Островот со скриеното богатство од Роберт Л. Стивенсон, чита Жаклина Мучева. Прв дел Стариот гусар. Стариот морски волк кај адмирал Бенбау. Бидејќи големо поседникот Трилоуни, докторот Лейсви и другите побара од мене да ги напишам сите подробности за островот со скриеното богатство да напишам се од почеток до крај, без да пропуштам ништо, освен каде се наоѓа, а ова само заради тоа што еден дел од богатството се уште лежи таму, го земам перото во годината 17 и се враќам во времето кога татко ми ја држеше крчмата Адмирал Бенбау и кога опалениот од сонце стар морнар со лузна на лицето првпат се насели под нашиот покрив. Се сеќавам како да беше вчера, кога со тешки чекори прииде кон вратата на крчмата додека некој зад него, на рачна количка, го влечеше неговиот мурнарски сандак. Беше тоа висок, крупен, гломазен човек со поцрнето лице, со перчин црн како скатран, што му паѓаше преку рамото од неговиот измастен син капут. Рацете му беа со стврднатини и со лупени, а ноктите црни и скршени. Преку едниот негов образ се гледаше голема длабока и грда и секотина – Се сеќавам како ја разгледа крчмата свиркајки си за себе и како одеднаш со висок старечки глас, што му потреперуваше и се губеше, ја почна онаа стара морнарска песна која подоцна често ја пееше. 15 мина околу ковчегот на покојникот. Ахаха, и шише рум. Тогаш чукна на вратата со својот стап што личеше на железна кјускија, а кога се појави татко ми, грубо му побара чаша рум. Кога му беше донесена, ја испи полека, насладувајки се како вистински зналец, насочувајки го притоа својот поглед кон гребените и горе на надписот на крчмата. И ова е пријатен залив, рече по долго размислување. Крчмата е на убаво место. Имаш ли доста гости, другар? Татко ми му одговори дека напротив има многу малку посетители, што е за жалење. Добро тогаш, рече тој, ова е гнездо за мене. Еј ти, другар, му викна тој на човекот што го довлечка сандакот. Приближи ја количката и помогни тоа да се однесе горе. Известно време ќе останам овде, го продолжи својот монолог. Јас сум едноставен човек и се што ми треба е малку рум, сланина и јајца. Се разбира и очи за да можам да го гледам заминувањето и пристигнувањето на лагите. А како ќе ме викате? Можете да ме викате капетан. А, <laughs> Гледам што очекувате, еве. И тој фрли три или четири златници на прагот. Кажете ми кога ќе ја преминам таа сума, додаде, гледајќи остро како некој заповедник. вистина иако алиштата му беа во лоша состојба, а изразувањето грубо, не оставаше впечаток на обичен морнар. Повеќе личеше на крмар или заповедник на брод кој бара послушност без поговор. Човекот кој му го донесе сандакот ни рече за него дека се истоварил ден пред тоа од поштанскиот брод и оценал во Ројал Джордж дека се распрашувал за крчмите покрај брегот и бидејќи за нашата чул само добро, а и дека е осамена, предпоставува дека токму затоа ја одбрал за место каде што ќе престојува. Тоа беше се што тогаш дознавме за нашиот гостин. Беше многу молчалив, цел ден шеташе по долината или се качуваше на гребените со месинга на Дублија, Враце, а навечер седеше во еден агол на крчмата близко до огнот и пиеше рум со малку вода. Ако никој му се обратеше, обично не одговараше, само луто ке погледнеше дувнувајки низ нос толку силно како да е тоа бродски рок за магла, така што ние и посетителите на нашата крчма брзо се навикнувавме да го оставиме намир. Секој ден, повраќањето од прошетките прашуваше дали поминал тука некој морнар. На почетокот веруваме дека му недостига друштвото на своите другари, меѓутоа подоцна видовме дека напротив намерата му беше да, из, да ги избегне. Кога некој морнар му на поминување за Бристол ке свртеше кај адмирал Бенбау, тој добро ке го загледаше ни завесата на вратата пред овој да влезе во салата – И тогаш секогаш беше мирен како глушец, се додека таквиот гостин не ја напушташе нашата крчма. Неговата повлеченост барем за мене не представуваше тајна на некој начин, го делев со неговиот став. Го делев него и неговиот страв. Еден ден ме тргна настрана и ми вети четири сребрени пени, секој први во месецот, ако добро внимавам на морнарот со една нога, и доколку го известам оној момент кога овој би се појавил. Често кога на први ке му се обратев за ветената плата, тој само ке дувнеше низ носот и ке ме уплашеше со погледот, но веќе што поминеше неделата, се предомислуваше, ми даваше четири пени и одново наредба внимателно да внимавам на морнарот со една нога. Колку таа личност ме прогонуваше во моите соништа, не треба да ви кажувам – Во бурните ноки, кога од ветрот се тресат зидовите во нашата куќа, а брановите бучејки удираа во брегот и гребените, ги видував во илјадници облици и со безброј гјаволски изрази. Понекогаш ногата би му била одсечена до колена, друг па до колкот, а често би ми се појавувал како некое чудно суштество кое од секогаш имало една нога на средината од своето тело. Мојата ноќна мора достигнуваше врв кога тоа чудовиште ќе почнеше да трча, да скока и да ме префрла преку ендеци и огради. Како што и самите гледате, имајќи предвид страшните привидења што ме прогонуваа, скапо ме чинеа четирите пени што ги примав од капетанот. Иако ме обземаше страф и при самата помисла на морнарот со една нога, од капетанот се плашев многу помалку од колку што се плашеа другите. Беше вечер кога беше испил многу повеќе рум од колку што требаше и во таквите случаи со израсипан јазик обично пееше стари морнарски песни, не обрнувајќи внимание на никого, понекогаш порачуваше пијалог за сите поред и ги принудуваше другите да ги слушаат неговите приказни или да пеат заедно со него. Често се случуваше целата куќа да се тресе од онаа ха и шише рум. Сите гости тоа го прифаќаа со сила од страв да не им летне главата и се надвикуваа еден со друг, сакајќи да ги избегна забелешките на капетанот. Во таквите прилики тормозеше се околу себе, тропаше со рацете на масата за да ги замолчи другите, скокнуваше раздразнето заради некое прашање, а понекогаш и заради тоа што никакво прашање не се поставуваше, сметајќи дека друштвото со недоволно внимание ја следи неговата приказна. Гостите од се најмногу се плашеа токму од неговите приказни. Беа на вистина страшни. За бесење и за стоење на штици со клинци со врвовите свртени нагоре, за бурите на морето и за островите сувите желки или за ужасните доживувања што ги имал на северните брегови на Јужна Америка и Карибското море. Според неговите зборови мора да живеел меѓу најрасипаните луѓе на кои Бог некогаш им дозволил да пловат по морињата – Не би можел да ви кажам од што повеќе се згрозуваше нашиот прост селски свет, од јазикот со кој се служеше кога раскажуваше или од свирепите злосторства што ги опишуваше. Татко ми често зборуваше дека ќе ни ја упропасти работата и дека гостите ќе престанат да доаѓаат кај нас. Мислеше дека ќе ги избегнуваат тормозењето и неизбежното тресење од страв при враќањето во своите домови. Меѓутоа, Јас верував дека неговото присуство повеќе ни користеше од колку што ни штетеше. Луѓето само во момент се плашеа, но размислувајќи подоцна за приказните, тие приказни им се допаѓаа. Тоа беше прекрасно возбудување за мирниот селски живот. Дури се најде една група млади луѓе кои се чини, го обожаваа, наречувајќи го вистински морски волк, стара добра стока или слични имиња, изборувајќи дека таквите луѓе направиле нивната земја да стане страв и трепет на сите мориња. Меѓутоа, од друга страна изгледаше дека не води во пропаст, бидејќи продолжи кај нас да седи иако поминуваа недели и месеци, се додека сите пари што ни ги даде при пристигнувањето не се потрошија, а татко ми немаше срце ни храброст енергично уште да му побара. Ако воопшто за тоа и му спомнеше, Капетанот така силно дивнуваше низ носот што со таа грмотевица го заплашуваше. Божем ке го оддуваше од собата мојот татко. Го гледав како по една таква сцена ги крши прстите и убеден сум дека тој немир и страв многу придонесува за неговата прерана смрт. За целото време што го помина кај нас, капетанот имаше исти алишта, освен по некој чифт чорапи што ги купуваше од торбарите. Бидејќи се нилото од шеширот веќе му висна, Го остави така да му виси без оглед што му пречеше кога дуваше ветар. Се сеќавам на неговиот капуч што го крпеше горе во собата и кој на крајот целиот беше во крпеници. Никогаш не пишуваше ниту примаше писма, а разговараше само со редовните гости на крчмата и тоа главно кога ќе се напиеше рум. Неговиот морнарски сандак беше секогаш заклучен. Само еднаш се случи некоја му се спротистави и тоа пред крајот кога мојот кутар татко толку пропадна што беше очигледно дека му се ближи смрт. Докторот Лейфси дојде доцна едно попладне да го посети пациентот. Мајка ми му даде малку да прикасне, па тој отиде во салата за, да, за разговор да испуши едно луле додека му го донесат конјот од селото, бидејќи нашата стара крчма немаше штала. Одев по него и се сеќавам дека ми падна во очи разликата меѓу чистиот свеж доктор со светли црни очи и со пријатни движења, со напудрена како снег бела коса. И мештаните, а над се нечистотото гломазно страшило нашиот гусар, кој, кој држејќи ги рацете на масата, тромо гледаше во шишето со рум. Одненаде што ја зарика својата вечна песна. 15 мина околу ковчегот на покојникот, ха-ха-ха и шише рум пи, а за другото ѓаволот ќе се погрижи, ахаха и шишерум. На почетокот, замислував дека ковчегот на покојникот е токму оној горе во неговата соба и таа мисла како и онаа за морнарот со една нога не ми даваше ноќе мир. Сега меѓутоа дамна сите престанавме да обрнуваме особено внимание на таа песна. Таа ног представуваше нешто ново само за докторот Левси, а на него, како што можев да забележам, не направи пријатен впечаток, бидејќи тој за момент лутено го подигна погледот, а потоа го продолжи разговорот со градинарот, со стариот Тейлор, за новото средство против ревматизам. Во меѓувреме, стариот гусар се повеќе се загреваше со својата песна и на крајот удри со рацете по масата пред себе, што за нас беше знак за тишина. Сите гласови, освен оној на докторот, замолкнаа, А тој продолжи како пред тоа зборувајќи јасно и после секој два збора благо вовлекувајќи чат од своето луле. Капетанот рече си неверувајќи в чудо невидено, се джареше во него, потоа одново чукна на масата, се очакари уште повеќе и сфреска. Мир таму на палубата! Дали вие може би мене ми се обраќате, господине? праша докторот. Вама ми кому? врекна капитанот и опцу. Имам само едно нешто да ви кажам, господине, дека наскоро, само ако продолжите да пиете рум, светот ќе биде слободен од едно валкано арамиште. Капетанот го опфати страшен бес. Тој скокна, го извлече и го отвори морнарскиот нож и вртејќи во дланката му се закануваше на докторот дека ќе го закова за дзидот. Докторот не се ни помрна од местото, и понатаму му зборуваше преку рамото со истиот доста висок глас, така што целата сала може да го чуе, а сепак сосем мирно и прибрано. Ако во овој момент не го оставите ножот в джеб, ветувам Жими Честа дека првото судење поред ќе биде ваше и дека сигурно ќе висите. Од кога изменија неколку остри погледи, капетанот се повлече, го врати ножот во джебот и завивајки како претепан пес, одново седна на своето место. Значи, господине, продолжи докторот, бидејќи сега знам дека таков тип се наоѓа во мојот округ, можете да сметате на тоа дека и ден и ног ќе се внимава на вас. Јас не сум само лекар, освен тоа сум и судија, така што ако се поднесе макар и најмало обвинение против вас, макар тоа била и неучтивост како пред малку, ќе ги преземам потребните мерки да бидете фатен и протеран. Нека ви биде тоа доволно. Набрзо потоа на докторот му го доведоа конјот и тој одјава, а капетанот таа вечер, како и многу, многу други вечери, што следеа, беше од ништо помал. 2. Црниот пес се појавува и исчезнува. Набрзо по овој се случи првиот теинствен настан кој најпосле не ослободи од капетанот, иако, како што ќе видите, не и од другите работи во врска со него – Зимата беше остра со долги силни мразеви и со големи бури. Ни беше јасно дека постои мала веројатност дека мојот кутар татко ќе ја дочека пролета. Од ден на ден венееше. Додека крчмата падна на грбот на мајка ми и на мојот грб, имаше толку работа што немавме време да се обзираме на нашиот непријатен гостин. Едно јануарско утро, уште рано, додека во воздухот ги штипеше образите и се смрзнуваше, а заливот имаше сив изглед од ледената измаглица, брановите полека удираа во карпите, сонцето ниско, речи си подпирајќи ги врвовите на речињата, ги фрлаше зраците во правец на морето. Капетанот стана порано од обично и појде долж брегот. Со ножот кој се нишаше под широкиот скут на неговиот син капут, со дублијата под мишка, со дулбијата под мишка и со шеширот на глава. Се сеќавам дека додека заминуваше, здивот се виеше по него како чат, а додека исчезнуваше зад големата карпа во близината, слушнав како на лутено мрмори, како се уште да мисли на докторот Левси. Мајка ми беше горе, кај татко ми, а јас ја местев масата за појадок за случај капетанот брзо да се врати, кога вратата на крчмата се отвори и во салвата влезе никој човек кој до тогаш го нема видено. Тоа беше бледо доста високо суштество на чија лева рака не достигаа два прста и, иако носеше нож, не личеше на некој борец. Постојано внимавав да не најде морнарот со една, па дури и со две нозе, и се сеќавам дека овој изгледаше загадочно. Тој не оставаше впечаток на морнар, а сепак во него имаше нешто од поморец. Го прашав што сака. Одговорот беше чаша рум. Додека одев да му донесам, тој седна на масата и со движење на раката ме повика да му придам. Јас застанав вместо со крпата враце. Дојди овде, синко, рече тој, дојди поблиску. Му се приближив еден чекор. Нели оваа маса овде е за мојот другар Бил? Праша тој, насмевнувајќи се со сила. Му одговорив дека не го познавам неговиот другар Бил и дека масата ја подготвив за гостинот кој живе во нашата крчма, а кога го викаме капетан. Па како да се земе, рече тој. Мојот другар Бил може, можете и така да го викате. Тој има и секотина на едниот образ и многу пријатно однесување. Има бога ми особено кога е поднапиен, мојот стар другар Бил. Ке земеме да речеме заради доказ дека вашиот капетан има и секотина на образот и уште ке речеме ако сакате дека е тоа токму десниот образ. Е, добро, сега кога се ви кажав, одговорите ми дали мојот другар бил е во вашата куќа. Му реков дека излезе на прошетка, на која страна сине, по кој пат тргна, Кога ја испружи враката во правец на карпата и кога реков дека капетанот веројатно брзо ќе се врати и дадов одговор уште на некое прашање. Ах, рече тој, овој рум така ми годи како да го пијам за здравјето на мојот другар Бил. Додека ги изговараше овие зборови, изразот на неговото лице не беше ни најмалку пријатен. Кога никој би предпоставил дека тој го мислеше она што го рече, јас би имал своји причини да не му поверувам. Меѓутоа, Тоа не е моја работа, си мислев, а, а освен тоа ми беше тешко да се знае што треба да се стори. Трането се врткаше околу влезот на крчмата, дзиркајќи секој момент како мачка што демне глушец. Еднаш излегов надвор на патот, но тој веднаш ме викна назад и бидејќи според неговото мислење не го послушав доволно брзо, на неговото лојно лице се случи страшна промена – и тој ми ја повтори наредбата со таква псовка што јас ја подскокнав. Штом се вратив, странецот продолжи со своето поранешно полуподсмешливо однесување. Ме подчукна по рамото, ми рече дека сум бил добар момчак и дека сосема ме засакал. Имам син баш таков каков што си ти, рече. Тоа е гордост на мојата душа, но за момчињата е потребна дисциплина, сине, само дисциплина. Да си поминал подолго време со Бил, не би ти се случило една иста работа да повторувам. Е, не, братче. Бил на такво нешто не навикнал, ниту пак другите со кои пловел. А, еве го, сигурен сум дека мој другар бил доаѓа со дубијата под мишка, Бог нека го благослови. Сега ти и јас ќе одиме во салата. Ке се скриеме зад вратата и на нашиот бил ќе му приредиме мало пријатно изненадување – Бог нека го благослови, велам повторно. Зборувајќи вака, странецот, туркајќи ме пред себе, се повлекуваше во салата. Ме смести во аголо зад себе, така што и двајцата бевме скриени зад отворената врата. Се чувствував многу непријатно и како што можете да си замислите, бев возбуден. Мојот страф уште повеќе се зголеми кога забележав дека непознатиот и самиот е многу исплашен – Тој ја ослободи рачката од својот нож, го извлече од футролата, а за сето време додека тука чекавме, голташе плунка како коска да му застанала в грло. Најпосле капетанот влезе, ја затвори вратата по себе и не гледајќи ни лево ни десно преку собата се упати одново кон местото каде што го очекуваше појадокот. Бил, викна непознатиот глас, што како што ми се стори требаше да изгледа смел. Капетанот се сврте на петиците. Неговата мрка боја речи си ја снема од лицето, а носот речи си посине. Имаше изглед на човек што видел духови или ѓавол, или нешто уште полошо, ако постои уште полошо. И чесен збор, во тој момент ми беше жал за него, гледајќи го како старее и како се занесува. Ајде, Бил, прибери се, ти ме знаеш. Сигурно го познаваш овој стар другар, рече непознатиот. Капетанот тешко укна. Црниот пес, само рече. А кој друг? Одговори овој станувајќи послободен. Црниот пес, онаков како што бил секогаш дошол кај својот стар другар, бил во крчмата Адмирал Бенбау. Ах, бил, бил, ние двајцата во свое време, откако ги изгубив своите два прста, видовме страшни работи. И тоа покажа на осакатената рака. Сега внимавај, рече капетанот. Ме дотера до самата дупка, еве ме, Па зборувај што е? Значи, на вистина си тоа ти бил, одговори црниот пес, секако во подобра положба си. Ова момче кое толку го засакав, ќе ми донесе чаша рума ние, молам, ќе седнеме на отворено и ќе поразговараме како стари другари од бродот. Кога се вратив со румот, веќе седеа еден спроти друг на масата што беше подготвена за капетанот Црниот пес близко до вратата од страна за да може со едно толку да внимава на својот другар, а со другото како што ми се чинеше на своето повлекување. Тој ми рече да се оддалечам и да ја оставам вратата отворена. Без никакво прислушкување, сине, додаде тој. Ги оставив заедно и отидов во оделението за точење пијалок. На вистина, долго се напрегав нешто да слушнам, додека до мене допираше само неразга... неразгатливо мрморење, но на крајот гласовите стануваа посилни и можев да разберам збор 2, повеќето пцовки на капетанот. Не, не, не, Извршено е со тоа, викна тој веднаш. А потоа, ако дојде до бесење, сите нека висат, ти велам. Тогаш одеднаш почна страшна експлозија на псовки и други повици. Столиците и масата одлетаа на разни страни, следеше звечење на оружје, а потоа овкање. А веќе следниот момент го видов црниот пес, кому од левото рамо му течеше крв како бега. Капетанот го гонеше, додека двајцата во рацете ги држаа своите криви ножеви. Кај самата врата капетанот силно замавна со намера на Бегалецот да му зададе последниот стравотен удар со кој сигурно би му ја пресекол кичмата ако ножот не се задржеше на висечката табла на крчмата. И ден денешен, на дното од надписот може да се види трагата од тој удар. Со ова битката беше завршена. Стигнувајќи до патот, црниот пес и покрај раната на чуден начин ги покажуваше петиците и за половина минута исчезна дричето. Капетанот од својата страна дзуреше во таблата како магепсан, а потоа неколку пати помина со раката преку очите и најпосле влезе во крчмата. «Джим!» рече тој. «Рум!» Додека зборуваше, малку се занеси и со едната рака се подпре на зидот. «Да не сте ранец?» викнав јас. «Рум!» повтори тој. «Морам брзо да бегам од овде. Рум, рум, рум!» Стрчав да му донесам, Но возбуден од настанот, скршив една чаша и ја расипав славината, додека и натаму така се сплеткував, слушнав тапо пајање во салата. Потрчав назад и го најдов капетанот плеснат на земја. Во истиот момент, мајка ми, која ја слушнала викотницата и тепачката, стрча по скалите долу за да помогне. Заедно му е подкренавме главата, дишеше тешко и длабоко, додека очите му беа затворени, а лицето му доби ужасна боја. Уф, уф, уф, викна мајка ми. Каков срам за нашата куќа. Најлошото е што свој што твојот сиромав татко лежи горе и не е во состојба да ни помогне. Во меѓувреме, не знаевме како да му помогнеме на капетанот и постојано мислевме дека добил некоја тешка рана во борбата со непознатиот. Се разбира, рум донесов и се обидував да му го турам во грлото, но забите му беа цврсто стегнати, а велиците како од железо. За среќа вратата се отвори и за наше големо леснување го видовме докторот Левси кој доаѓаше да го посети татко ми. Ох, докторе, викнавме, што да правиме? Каде е ранет? Ранет? Глупости, рече докторот. Тоа е само крајот на сите алкохоличари. Речи си сите тие завршуваат на тој начин како што и го предупредив. Ранете колку што сме ти и јас. Вие, господјо Хоукинс, побрзајте кај вашиот маш и, ако е можно, не кажувајте му ништо за ова. Што се однесува до мене, ке направам се да го спасам овој безвреден живот. Джим ке ми донесе некоја посадка. Кога се вратив со една чинија враце, докторот веќе го имаше искинато ракавот на капетанот и му ја имаше ослободено гломазната жилава и целата истетовирана рака – Добра среќа, поволен ветар, желбите на бил бонус, сето тоа чисто и јасно беше испишано на подлактицата, а горе, близу до раменото, имаше вистинска бесилка со обезен човек, изработена како што ми изгледаше со големо внимание и љубов. Предскажување, рече докторот, допирајќи ја творбата со прстот. А сега бил Бунс, ако на вистина така те викаат, ќе ја видиме бојата на твојата крв. Джим, додаде, може би не ти е непријатна една таква гледка. Не, докторе, одговорив. Добро, тогаш придржи го садот. Зборувајќи го тоа, тој го извади својот скалпел и ја отвори вената. Истече доста крв додека капитанот ги отвори своите замаглени очи и погледна околу себе. Здогледувајќи го докторот, тој се намурти, но се развретри кога погледот му падна на мене. Тогаш лицето нагло му се измени и обидувајќи се да стане врекна, вресна. Каде е црниот пес? Овде нема никаков црн пес, му одговори докторот. Освен оној што самиот сте си го натовариле на врат. Сте пиеле рум и сте добиле срце удар. Точно така ви реков и сега, иако против своја волја ве извлеков од гроб кон кој главечки полетавте. Внимавајте, Бонс, Јас не се викам така, го прекина овој. Не ме интересира, одговори докторот. Тоа е име на еден мој познаник, инаку гусар по па професија, бидејќи е тоа згодно име, така ќе ве викам. Ќе ви кажам само една чаша рум нема да ве убие, но ако земете една, ќе земете и втора, и трета, и жими перикава, тоа ќе ве скрши, ќе умрете, ме разбирате ли? Ќе умрете и ќе одите во пеколот пред да сакате. Ајде сега, обидете се да станете. Овој пат ќе ви помогнам до креветот. Заедно со доста мака, успеавме да го искачиме да го легнеме в кревет. Главата му падна на перницата како да беше во несвест. Внимавајте сега, рече докторот. Румот за вас значи смрт, а бидејќи ве предупредив, совеста ми е чиста. По тие зборови тргна да го посети татко ми и ме зеде со себе. Ова не е ништо, рече од кога себе ќе ја затвориме вратата. Му пуштив толку крв што за известно време ќе биде мирен. Би требало да лежи барем една недела, тоа ќе му помогне, но следниот удар сигурно би го убил. 3. Црн знак Околу пладне му донесов на капетанот некои ладни пијалоци и лекови. Лежеше се си, во иста положба во која го оставивме и изгледаше слаб и истрпен. Джим, рече, Ти си единствениот овде што нешто вреди. Знаеш дека секогаш бев добар спрема тебе. Никогаш не поминал еден месец, а да не сум ти дал четири сребрени пени. Сега гледај, другар. Слаб сум и напуштен од сите. И Джим ке ми донесеше чаша рум. Нели ке ми донесеш, другар? Тој тогаш почна да го пцуе докторот со но луд глас. Ако се прашувам јас, сите доктори со ред немаат поим, а тој таму е вистински пример за незнајко. Што знае тој за морнарите? Јас сум ти бил на страшни места каде што другарите паѓа околу мене како снопи од жолта треска и каде што земјата се нишеше како да си на бранови. Што еден доктор може да знае за таквите земји? А живеев од рум, ти велам. Тоа ми беше се во животот. И ако сега не ми донесеш, ќе се чувствам како бродско корито на суво. Ти ке носиш греф на душата, Джим. И тој влечко од доктор – и тој продолжи во тој тон уште некое време. Гледај, Джим, како ми се тресат прстиве, продолжи со мојажлив глас. Не можам да ги запрам, зашто во овој денешен проклет ден ни една капка немам испиено. Тој доктор е будала, верувај ми. Ако не ми дадеш рум, Джим ќе почне да ми се јавуваат духови. Некој од нив веќе имам видено, стариот Флинт таму во аголо за тебе – Го видов како што те гледам сега тебе и ако продолжат да ме посетуваат тие сенки, јас сум човек кој минал низ грозен живот, ке го убијам својот роден брат. Самиот твој доктор ми рече дека една чаша не би ми штетела. Джим, ке ти дадам златник за чаша рум. Бидејќи зборуваше се погласно и погласно, се исплашив за татко ми кој тој ден се чувствуваше многу лошо, и кому му беше потребен мир и бидејќи веќе ме подсети на зборовите на докторот и многу ме навреди со обидот за подмитување, му реков. Вашите пари не ми се потребни, освен оние што му ги должите на татко ми, ќе ви донесам една чаша и ни капка повеќе. Кога му ја донесов чашата, алчно ја зграби и ја испи до дното. Да, да, рече, сега, сега се разбира е малку подобро, Каже ми другар, дали тој доктор зборуваше за тоа колку долго би требало да останам овде, мислам, в кревет? Најмалку една недела. Погја волите. Недела дена? Хм, тоа не можам. Не, не, никако. До тогаш би ми испратиле црн знак. Тие парталковци ќе почна да ме гонат од овој момент. Парталковците кои своето не може да го задржат, а би сакале нешто туѓо. Сега ти кажи ми дали еден вистински морнар би требало да прави такво нешто. Јас сум штедлива душа, никогаш не ги растурав парите, ниту пак ги губев, и пак ќе ги излажам. Не се плашам јас од нив, ќе сменам крчмата другар и одново ќе им се провнам. Додека зборуваше, Сомака се подкрена на креветот, фаќајќи ме со раката за рамото како со клешта – Така што јас речи си заплакав, а потоа тешко ги помрдна нозете како да му беа од олово. Зборовите што ги изговараше одсечени по значењето тажно не се а со неговиот малак сан глас. Кога успеа да заземе седечки став на работи од креветот, тој воздивна. Докторот добро ме среди, промрмори. Ми зуи во ушите, легни ме назад. Пред да можам да му помогнам, тој самиот се навали и остана известно време така мирно да лежи. Джим, рече по мала пауза, го виде денес оној морнар. Црниот пес, прашав. Да, да, црниот пес, рече. Лош е тој човек, но уште полоши се оние што го испратиле. Ако сега никако не би можел да си отидам овде и ако им успее да ми пратат црн знак, ќе се обидат да дојдат до мојот сандак. Запомни го тоа. Јавни го конјот, знаеш да јаваш, зарем не? Значи, тогаш скокни кон и право, па, па да, да, сакам. Кај оној никаков проклет доктор и рече му да ги собере сите судии и другите органи на власта и да ги собере на палубата на адмирал Бенбау, целиот Флинтов бродски екипаж, луѓето и морнарите што преостанале. Бев прв крамар, прв крамар на Флинт, и јас сум единствениот што го знае местото – Ми го даде планот во саваната додека умираше. Гледаш, токму како сега. Но Джим за тоа не зборува никому ништо, се додека не ми го предадат црниот знак, или додека не се појави одново црниот пес или морнарот со една нога. Особено тој. Но, капетане, што е тоа црн знак? Тоа е некоја покана другар. Ке ти кажам ако ми ја пратат. Ти само добро внимавај. Джим, Се ќе делиме на еднакви делови, жими честа. Зборуваш уште некое време, но гласот му стануваше се послаб, та затоа набрзо го дадо лекот што тој го прими како некое дете, велејки. Ако на некој воопшто никогаш му бил потребен лек, тоа мене ми е на вистина непотребно. Ако на некој воопшто никогаш му бил потребен лек, тоа мене ми е на вистина потребен. Набрзо потоа падна во длабок, летаргичен сон, во кој го оставив. Што беше потребно да се преземе за работите, да течат како што било необходно. Не знам. Бидејќи чувствував смртен страв, помислувајќи на можноста капетано да се покае заради искажаното признавање и на последиците од тоа, може би сепак требаше за се да се извести докторот. Но настаните течеа на свој начин. Мојот кутар татко неочекувано умре таа вечер, та сите други работи отидоа во втор план. Нашата разбирлива тага, посет, посетата на соседите, грижата околу закопот и работата која во меѓувреме можеше да се врши во крчмата, толку многу го исполнија моето време и моите мисли, што одвај и помислував на капетанот, а уште помалку му се плашев. Следното утро, Жимина и Милото тој слезе долу како обично, ги зеде своите оброци, макар што јадеше малку, но ми се чини Рум испи повеќе од обично, бидејќи забележав дека сам се служеше во барот. Беше смуртен и дуваше низ носот, така што никој не се осмелуваше да му застане на патот. Вечерта пред погребот се напи како никојаш порано. Беше просто ужасно да се слуша како ја пее својата одвратна морнарска песна во куќата во која се жалеше, меѓутоа очигледно толку многу беше пропаднат што сите се грижевме да не умре, бидејќи докторот кој веќе не ни доаѓаше по татковата смрт, сега однеденеш беа го викнале во друго, доста оддалечено место. Како што реков, беше толку слаб и на вистина повеќе изгледаше дека пропаѓа отколку да се опоравува. Кога се качуваше или слегуваше од својата соба, се чинеше повеќе како да се влечка отколку да оди, а кога одеше до селото во барот или кога се подаваше низ вратата за да го почувствува мирисот на морето, Со раката се подпираше над зидот и дишеше тешко и забрзано како да се качува на планина. Мене ниеднаш не ми се обрати, така што верував дека заборавил на својата исповед. Расположението му беше многу променливо и бидејќи засилено со физичка слабост беше по понавредлив од секогаш. Сега му стана навика додека пиеше да го вади својот нож од футрулата и така гол да го става на маса. Но и покресето тоа, Околината не го интересираше и често можеше да се забележи дека мислите му лутаат некаде далеко. Во една прилика, на пример, на наше најголемо изненадување почна да пее друга арија, некој вид народна љубовна балада која веројатно ја научил во младоста пред да отплови на море. Така течеа работите се до денот на погребот. Околу три часот на тоа ладно магловито попладне, додека седев пред вратата размислувајќи за својот покоен татко, забележав како некој човек полека се приближува по патот, тупкаше со некој стап пред себе, а преку очите имаше зелена крпа. Очигледно беше слеп. Одеше подгрбавено, стар и изморен, а по него се влечеше огромна искината морнарска пелерина со капелка која само го подполнуваше неговиот навистина грозен изглед. Запре недалеко од крчмата и со некој чуден звучен глас му се обрати на просторот наоколу. Дали некој добар човек би му кажал на еден кутар слепак кој го изгубил драгоцениот вид, храбро бранејќи својата татковина Англија, нека го благослови Бог кралот Джордж каде и во овој крај од земјата се наоѓам. Ова е долината Блек Хил, крчмата Адмирал Бен Бау, добар човеку, реков. Слушам некој глас, рече тој, глас на млад човек. Ке сакаш ли добар млад пријателю да ми дадеш рака и да ме воведеш внатре? Јас му подадов рака, а грозното благоглаголиво слепо суштество во тој момент ми ја зграбчи како со клешта. Уплашен се обидов да се ослободам, но слепиот со едно движење на раката ме привлече до себе. Сега, момче, рече, носи ме кај капетанот. Не смеам човеку, О, се исклешти тој. Така значи, однеси ме право кај него или ќе ти ја скршам раката. Зборувајќи така, тој толку силно ми го сврте с глобот што зајачкав. Човеку, го реков тоа, заради вас, капетанот не е она што беше. Тој седи со изваден нож пред себе, сосема друг човек е. Ајде, напред, ме прекина тој. Гласот му беше свиреп, ладен и одвратен. Никогаш до тогаш не бев слушнал таков глас. Тоа ме исплаши повеќе од колку болката. Јас послушав и го однесов во салата каде што нашиот болен стар гусар седеше занесен од румот. Клепецот ме држеше цврсто, подпирајќи се на мене со целото тело, така што одвај го поднесував тој товар. Носи ме право кај него, рече, а кога ќе го видиш, викни. Еве ви го пријателот бил. Ако не го сториш тоа, јас вака. При тоа ми ја заврте раката така силно, што речиси се онесвестив. За ова кусо време слепиот просек толку ме беше исплашил, што стравот што ми го наметнуваше капетанот изгледаше безначаен, та затоа, отварајќи ја вратата на салата со треперлив глас, ја повторив наредбата. Кутриот капетан го крена погледот. Само еден поглед беше доволен за целосно да го отрезне и да го смрзне – Изразот на неговото лице не одаваше толку страф од слепецот, колку од некоја друга смртна опасност. Тој се обиде да стане, но без успех. Значи, бил не мрдај, нареди просекот. Ако не гледам, слушам и ќе го почувствувам дури и движењето на твоите прсти. Работа си е работа. Дај ја левата рака. Момче, земи ми ја левата рака и подај ја кон мојата десна. Двајцата послушавме без бор. Видов како со раката со која го држеше стапот спушти нешто во капетановата дланка, која во истиот момент се затвори. Сега завршивме со тоа, рече слепиот и потоа ме пушти. Беше просто неверојатно со каква точност и брзина излезе од салата до патот, тропкањето на неговиот стап постепено се губеше во далечината. Известно време капетанот и јас тој чудо видени, а потоа рече си во истиот момент јас го олабавив стисокот, а тој ја повлече раката и внимателно го погледна предметот во дланката. Во 10 часот, викна, уште 6 часа, сепак ќе ги испревариме, рече и скокна на носе. Притоа се занесе и ја принесе раката кон грлото. Остана за момент така нишајки се, а потоа колку што беше долг и широк, падна главечки на подот. Притрчав, Викајќи по мајка ми, но се беше залудно. Животот на капетанот беше мускавично завршен. Чудна работа. Иако во последно време почна да чувствувам сожалување кон него, никогаш не го сакав, а сепак сега, кога видов дека не остава, ми гркна солзи од очите. За кусо време тоа беше втора смрт, додека болката се уште свежа во моето срце. 4. Морнарски ковчег Се разбира дека на мајка ми и раскажа се што знаев, а може би требаше тоа порано да го сторам. Та, дојдовме до заклучок дека сме нашле дека сме се нашле во тешка и опасна ситуација. Извесен дел од парите на гусарот, ако воопшто имаше секако, ни припаѓаше нам, но постоеше мала веројатност другарите на капетанот, од кој двајца запознав, да бидат расположени да го отстапат пленот заради плаќање на неговите долгови. Ако ја прифатев порано изадената наредба на стариот гусар и веднаш да јавев кај докторот Лейсви, мајка ми би останала сама и незаштитена, а тоа не можев да го дозволам. Меѓутоа, да се остане и натаму дома не изгледаше на вистина невозможно под пукнувањето на јагленот во каминот, па дури од чукувањето на часовникот не исполнуваше со страв. Не изгледаше како да слушаме како од сите страни се ближат чекори, а гледајќи го мртвото тело на капетанот спрострено на подот, помислувајќи дека слепиот одвратен просјек се снове во близината, крвта ни се смрзнуваше во жилите. Нешто мораше да се преземе, та најпосле решивме заедно да одиме во блиското село и да побараме помош. Како што решивме, така во часот и сторивме. Гологлави и недоволно облечени, истрчавме во полумракот и измаглицата. Селцето беше оддалечено само неколку стотина метри, а беше пикнато во следната долина. И она што посебно ме храбреше беше тоа што лежеше на спротивната страна од каде што се појави слепиот човек и на која страна тој веројатно и се врати. И макар што неколку пати подзастанувавме и фаќајќи се еден со друг за рака наслушнувавме, ни беа потребни само неколку минути за да стигнеме. По пат не слушнавме никакво, никаков необичен звук, само тивкото подплеснување на брановите и гракањето на гавраните во далечината. Кога стигнавме, веќе беше под стемнето и никогаш нема да заборавам колку многу се израдував на жолтата светлина што се подаваше низ вратите и прозорците. Впрочем, како што се покажа, тоа беше единствената помош што тука можевме да ја добиеме. Бидејќи сигурно, веќе помисливте Би требало тие луѓе да се срамат, никој не се согласи да дојде со нас назад во крчмата. Колку што повеќе се трудевме да им ја опишеме неволјата во која се наоѓавме, толку повеќе мажите, жените и децата се стискаа еден во друг во своите домови. Името на капетанот Флинт, за чии подвизи дотогаш не знаев, на некој во селото им беше познато по зло и предизвикуваше ужасен страф. Некои од селаните се сетија дека додека ги обработувале своите ниви кои се наоѓаат во близина на нашата крчма, виделе на патот доста тугинци и им се тргале од погледот сметајќи ги за криумчари. Еден селанец дури видел една мала едрилица закотвена во китовата дупка. Накусо, што се однесува до нив, се плаше од секого кој бил пријател на капетанот, Некои со добра волја се понудија да одјаваат до докторот Лесви, но никој не сакаше да ни помогне во одбрана на крчмата. Се вели дека кукавич лукот преминува од еден на друг, но од друга страна доказите го охрабруваат човекот, Та така, од кога секој од нив го каже она што сакаше да го каже, збор зеде мајка ми. Таа не можеше да дозволи да ги изгуби парите што му припаѓаат на незиното сираче, Та изјави дека ако никој друг не сака, таа ќе се врати кај кршмата со својот син. Назад ќе се вратиме по истиот пат по кој дојдовме и тоа благодарејќи ви вам, вам големите невешти луѓе со срце на зајак. ке го отвориме оној сандак, макар тоа да не чини животот. Господјо Кросле, и ви благодарам на торбата што ни ја позајмивте, во неа ќе ги донесеме парите што ни следуваат според законот. Се разбира, Јас изјавив дека ќе тргнам со мајка ми, тие сите извикаа дека е тоа лудост, па сепак ни тогаш никој од нив не сакаше да ни се придружи. Се што направија беше тоа што ми дадоа наполнет пиштол за случај да бидеме нападнати и ветување дека држат оседлани кони за да може да ни се најдат прирака доколку при враќањето бидеме гонети. Едно од децата доби должност да одјава до докторот и да побара оружена помош. Кога ние двајцата тргнавме во опасна авантура во студената ноќ, срцето бурно ми тупаше. Полната месечина го започнуваше својот пат и румена се подаваше низ горните слоеви на маглата што не натераа да побрзаме, бидејќи беше јасно дека пред да се вратиме, месечината ќе го посее својот полн сјај по долината и нашето заминување ќе го изложи на погледот на оние кои беа недемнеле. Поминувавме покрај живот, живите огради брзо и бешумно, не чувме и не видовме ништо што би ни го зголемило стравот се до оној момент, кога на нашето големо леснување вратата од крчмата се затвори зад нас. Веднаш го стави фрезето и потоа за еден момент застанавме, дишејки тешко, сами во куќата со капетановото мртво тело. Потоа мајка ми зеде свеќа од барот и држејки се за рака отидовме во салата. Трупот лежеше во истата положба во која го оставивме, со едната рака испружена и со отворени очи. Спушти го пердето, Джим, прошепоти мајка ми. Би можеле да се приближат и да гледаат што правиме. А сега, рече кога тоа го сторив, мораме да му го земеме клучот, но кој смее да го допре? Тоа би сакала да знам. И додека ова го изговараше, ми се стори дека слушам овкање. Без размислување се спуштив на колена. На подот, близу до неговата рака, лежеше парче хартија од едната страна црна. Беше несомнена дека е тоа црниот знак. Ја кренав хартијата и видов дека на другата страна, со добар читок ракопис, беше испишана оваа кратка вест. Ти даваме рок до 10 часот вечерва. Имал рок до 10, мајко, реков и додека тоа го изговарав, почна да бие нашиот стар часовник. Овој ненаден звук многу не исплаши, но набрзо потоа се израдувавме бидејќи отчука само шест пати. Тега Джим, тој проклет клуч. Внимателно го преба, ги пребарав джебовите, но во нив најдов само малку ситни пари, на прсток малку конец и неколку поголеми игли, свиток тутун, пиличка, джепен компас и кресиво, та почнав да очајувам. Може би му е околу вратот, забележа мајка ми. Совладувајќи ја силната одвратност, му ја искинав кошулата и на вистина тука на парче валкан конец што го пресеков, со неговата пиличка висеше клучот. Ова не исполни со надежта бев, без одлагање, побрзавме по скалите кон малата собичка во која стариот гусар помина така долго време и каде што неговиот ковчег стоеше уште под првиот ден. Поднадвор беше сличен на сите други ковчези – со иницијал Б стиснат, со усвитено железо на капакот и со помалку излупени и исчукани рабови, веројатно од долгата и невнимателна употреба. Подај ми го клучот, рече мајка ми, и макар што бравата беше зарагена, за ми го сврте и го крена капакот. Од него се крена силен мирис на тутун и катран, додека од озгора се гледаше таму еден многу добар костум, внимателно свиткан и чист. Овој костум никогаш не е носен, рече, кревајќи го мајка ми. Под него се редеа разни нешта. Еден квадрант, кутија со кресива, повеќе свитоци, тутун, два многу убави пиштоли, една шипка сребро, некој стар шпански часовник и уште нешто накито од помала вредност, главно од странска изработка. Два компаси обравени со месинг и 5-6 чудни школки од Западна Индија. Често подоцна размислував за тоа што ли му биле потребни тие школки во авантуристичкиот грешен и немирен живот што го водел. Видов дека известна вредност представуваат само среброто и накитот во кој не се разбиравме. Од овие работи лежеше непроквасливата морнарска наметка, избледена од солта и на многуте мориња. Мајка ми со нетрпение ја подкрана и пред нас се покажа последните работи од ковчегот – еден свиток восочно платно и торба од јута во која при допирот се слушна звекот на злато. Ке им покажам на тие глупци дека сум честна жена, рече мајка ми. Ке го земам она што ми припаѓа и ни денар повеќе. Подржи ја торбава Джим, додаде и почна да ги број златниците од капетановата морнарска кеса, спуштајќи, спуштајќи ги во онаа што ја држев јас. Беше тоа долга и тешка работа, бидејќи златниците беа од различна големина и потекнуваа од сите земји. Дублони, лујдови, гвинеи, осмаци и други за нас непознати пари измешани со овие. Гвинеите беа најредки, а само со нив мајка ми можеше да дофати некоја сметка. Кога до некаде ја завршивме половината работа, се тргнав и ја зграпчив мајка ми за рака. Од тивката студена ног до нас допираше звук од кој срцето ми отиде во петиците. Тупкање на стапот на слепецот по смрзнатиот пат. Додека, задржувајќи го дишињето, наслушнувавме, се приближуваше се поблиску и поблиску, на влезната врата чувме одсечно тропање, а потоа свртување во бравата и чкрипење на резото, никакве со веројатно се обидуваше да влезе. Тогаш за известно време настапи тишина, а најпосле одново одрекна по одекна под чукнувањето на стапот кој на наша неискажлива радост се губеше во далечината постепено исчезнувајки. Мајко, собери се, мораме веднаш да бегаме. Бев сигурен дека заклучената врата предизвикува сомневање и дека токму заради тоа набрзо можевме да очекуваме цел рој стршлени – Колку му бев благодарен на Бога што на време ја затворив, би можел да замислам како би изгледал некој кој што би го видел овој ужасен слепак. Меѓутоа мајка ми, иако страшно исплашена, не сакаше да земе ни трошка повеќе од она што и припаѓаше и упорно настојуваше да го заврши броењето. Се уште не е седум часот, ми рече. Знам што ми припаѓа и тоа ќе го земам. Додека се уште се расправавме, Од далечината од ричето се слушна остар писок. Тоа за нас двајцата беше повеќе од доволно. Ке понесам колку што избројав, рече мајка ми скокнувајки на нозе. А јас ова за сметката да се израмни, додадов земајки го свитокот во сочно платно. Следниот момент веќе трчавме надолу по скалите, оставајќи ја свеќата покрај испразнетиот ковчег, а час подосна ја отворивме вратата и бегавме колку што не носеа нозете – Како што ќе се види, го искористивме последниот момент. Месечината веќе јасно светеше на височинката над нас, а маглата брзо исчезнуваше. Незината тенка нишка лепдеше само на дното на долината и околу крчмата, скривајќи ги првите чекори на нашето бегство. Сепак, тури да го поминеме половината пат до селцето, ќе бидеме осветлени од месечината, а покрај тоа звук од многу чекори допираше до нас се осврнавме во тој правец и видовме движење на светлост тамува му. Очигледно еден од нив носеше фенер. Мило дете, рече одеднаш мајка ми, земи ги парите и бегај, јас ке се онесвестам. Ова е крај за нас двајцата, помислив јас. Колку многу го проколнував кукавичлукот на соседите и ја обвинував мајка ми заради честноста од една страна, а лакомоста од друга, заради незината поранешна луда срченост и се срч Срченост и сегашната слабост. За среќа, бевме веќе на малиот мост да успеав, иако се тетеравеше да ја доведам до работ на насипот, каде што целосно исцрпена, издивна и ми падна на рамото. Не знам како воопшто имав сила, изгледа дека тоа грубо го направив, но ми успеа да ја свлечкам по насипот до малку подолу под сводот од мостот. Понатаму не можев да ја влечам, бидејќи мостот беше премногу низок и оттаму можеше само да дзуриме. Моравме тука да останеме. Мајка ми одвој малку скриена, а двајцата речиси во непосредна близина на крчмата. 5. Последната средба со слепиот. Моето љубопитство во известна мерка беше посилно од стравот. Не можев да издржам вака скриен, туку повторно се изјавив горе каде што засолнет од една грмушка – Можев да гледам што се случува на патот пред крчмата. Само што ја зазедов таа положба, почнаа да пристигнуваат непријателите. Седум сумина доаѓаа со трчање, додека на неколку метра под нив брзаше оној со фенерот. Тројца трчаа заедно, држејќи се за раце, и јас разбрав, иако низ маглата, дека средниот од нив е слепиот просјак. Следниот момент по гласот се уверив дека сум бил во право. Кршете ја вратата, викна тој. Во ред напред, беше одговорот. Два тројца се оделија и јурнаа кон адмирал Бенбау, а по нив потрчка и оној со фенерот. Може да видам како застануваат пред самата врата и како полугласно се договараат, веројатно изненадени што ја најдоа отворена. Застојот беше краток, бидејќи повторно слушнав како слепиот наредува со повишен пламен и бесен глас. Внатре, внатре, напред, викаше и ги караше заради бавењето мина од нив веднаш послушаа, додека двајца останаа на патот со одвратниот просјак. Од куќата се слушна извик на изненадување. Прозорецот на капетановата соба од неданеш се отвори, стаклото се искрши, на прозорецот осветлени од месечината убаво се гледаа главата и рамената на човекот кој му се обрати на просјекот пред себе. Пу, викна тој. Дошле пред нас, некој го испревртил сандакот одгоре додолу. А таму ли е, грмеше Пју. Парите се тука. Слепакот опцу нешто во врска со парите. Мислам, флинтовата мапа, викна тој. Овде воопшто не е, одговори оној од озгора. Еј, вие долу, дали е кај бил? Пак викна Пју. По ова, веројатно, еден од оние кои останаа да го претресат капетанот, излезе надвор. Некој веќе го претресол, рече. Нема ништо кај него. Тоа од овие од крчмата, она момче подобро му ги ископа очите, викаше слепиот пју. Сега беа тука, кога се обидов да влезам, вратата беше затворена. Растрчајте се, момци, морате да ги најдете. Сигурно се тие оставиле свеќа кога заминале, рече оној од прозорецот. Тука се негде, барајте ги. Превртете ја целата куќа, момчиња, морате да ги најдете, повторуваше Пју, размавтувајќи со стапот. На тоа следеше страшно расфрлање по нашата крчма, трчање угоре удолу, превртувајки на мебелот, удари со нозе по вратите. Одзивот на сето тоа се враќаше дури од клисурата, се додека еден по еден не излегоа на патот, изја... изјавувајќи дека во куќата не нема. Токму во тоа време, истиот писокот кој порано се исплашивме, повторно се озва во ноќта, само што овој пат два пати едно по друго. До тогаш верував дека е тоа некој вид свирче на слепакот, со кое се повикува екипажот за напад, но сега знаев дека е тоа договорен знак кој доаѓа од бродот кон селцето. Од впечаток што го направи на гусарите се виде дека ги предупредува на опасноста што се приближува. Еве повторно, Дерк, рече еден. Два пати, другари, мораме да бегаме. Да бегате, кукавици, викна Пју. Дерк е будала и од секогаш бил плашливец. Не обрнувајте внимание на него. Тие мора да се наблизу, не можеле далеку да одат, само за малку што ни ги фативме. Побрзајте и пронајдете ги, пци едни, ох, проклет да сум, се дереше тој. Само кога би имал очи. Ова направи впечаток, двајцата од групата се одели и почнаа да се сноваат околу некоја граѓа, но ми се чини без одушевување и со едното око целото време свртено кон собствената опасност, додека другите одлучно стоја на патот. Во прашање се милиони будали, а вие едва ги влечете нозете. Како би го нашле сето тоа, би биле богати како кралеви, а вие, иако знаете дека е така, стоите и се извлекувате. Ни еден од вас немаше храброст да излезе пред Бил. Јас тоа иако слеп го сторив, а сега треба да ја пропуштам приликата да останам сиромав, просјак кој ползи и моли за малку рум, а би можел да се возам со кола – да имате храброст колку една бедна бубачка, се уште можете да ги фатите. Поѓаволите пју, имаме дублони, промрмори еден од нив. Може би таа проклета работа ја скриле, додаде друг. Земи златници пјуме со што стоиш и што врескаш. Врескање беше вистинскиот збор, сосема соодветен. На оваа забелешка пју уште повеќе се разбесни се и со својот стап се размава лево-десно, така што удри повеќе емина од нив. Овие од своја страна го обсипаа со пцовки слепиот никаквец, заканувајќи му се со ужасни изрази и залудно обидувајќи се да го дофатат неговиот стап. Нивната кавга беше спас за нас, додека се уште траеше. Од врвот на ричето, од селцето стигна до мене нов звук, тупање на коњи во галоп. Речи си во истото време од другата страна одекна пукот на пиштол – Очигледно, ова беше последно предупредување, бидејќи гусарите се растрчаа на сите страни. Еден кон морскиот брег, друг заврте за дричето, така што за половина минута од нив не остана трага, освен пју. Не знам дали го напуштија од чист страф или на тој начин му се одмаздуваа за навредите и ударите. Го видов како во бесот чука со стапот по патот, подавајќи ја раката и како во очеот ги повикува своите другари. Најпосле тргна во погрешна насока и потрча неколку чекори поминувајќи крај мене во правец на селцето. „Джони Црн Песу, Дерк, викаше. Не оставајте го другари стариот пју, помогнете ми. Токму тогаш четири или ми најавачи се појавија на месечината и бучно во полн галоп јурна надолу. Пју ја свати својата грешка, се сврти, вреснувајќи и потрча кон ендекот во кој што пропадна. Веднаш стана и летна, сега сосема избезумен, токму под нозете на конјот што наидуваше. Јавачот се обиде да го спаси, но залудно. Пју падна со крик што ја параше ноќа, а конските копита поминувајќи преку него одново одекнаа по патот. Скокнав повикувајќи ги јавачите и самите веќе ги запираа коњите, покажувајќи одвратно заради овој несреќен случај, а јас набрзо видов кои се тие. Последниот беше момчето што го испратија кај докторот Лейсви, а другите беа даночници кои овој случајно ги сретнал и со сосема умно и со кој сосема умно веднаш се вратил. Штом веста за едрилицата од китовската дупка стигнала до инспекторот Денс, веднаш го потикнала уште таа вечер да појде во наша насока и на таа околност мајка ми и јас можевме да благодариме што се спасивме од смртта. Пју беше мртов што се однесува до мајка ми што ми ја донесовме во селото по малку вода и сол се поврати и не изгледаше ништо положо по претрпениот страв, иако и натаму жалеше за остатокот од парите. Во меѓувреме, инспекторот одјава во китовата дупка колку што се може побрзо, а неговите луѓе мораа да се симнат по брегот, си тркалајки се водејки ги, а понекогаш придржувајки ги своите коњи во постојан страф од заседа. Според тоа, кога стигнаа кај китовата дупка и кога видоа дека едрилицата веќе отпловила, никој од нив не се изненади многу. На вистина, не одминала многу далеку. Инспекторот им врекна да се вратат, но еден глас од едрилицата го предупреди да се тргне од месечината или ќе добие малку олово како подарок. Истиот момент е дека куршум просвири покрај неговата рака, а брзо потоа едрилицата забрза и исчезна. Инспекторот Ден стоеше на брегот како риба на суво, како што самиот рече, и се што можеше да направи беше да прати човек во Бристол да побара брз брод подготвен за гонење. А тоа е исто како ништо да не сум презел, рече. Се радувам само што му стапнав на врат на господинот Пју. Тогаш веќе имаше дознаено од мене се што се случи. Заедно се вративме во нашата стара крчма – Збрката што ја затекнавме беше таква што полошо не можеше да се замисли. Тие никаквеци во потрага по нас го превртиле дури и стариот часовник и иако беше однесена само капетановата торба со парите и малку сребро од касата, беше очигледно дека не упропастиле. На Денс случајот му изгледаше комплициран. Велите ги однеле парите? Добро, Хоукинс тогаш кој ѓавол бара? Предпоставувам уште пари. Не, инспекторе, одговорив, не бараа пари. Барем, јас така мислам. Тоа што за веројатно го презеле сето ова во джебот е кај мене. А искрено да ви кажам, би сакал да е на сигурно место. Се разбира, момче, сосема си во право. Ако сакаш, остави го тоа нешто кај мене. Мислев, може би докторот Лейсви, почнав. Сосема точно ме прекина тој расположено. Сосема точно джентлмен, а воедно и судија – Кога ќе размислам, би требало и самиот таму да одјавам и да поднесам извештај, нему или пак на големо поседникот Трилоуни. Пју е мртов, не да го жалам, но мртов е и светот тоа може да им го припише на кралските службеници, ако е тоа воопшто нечија вина, наша е. Значи, Хоукинс, ако сакаш, можам да те поведам со мене. Од се срце му се заблагодарив на понудата, а потоа тргнавме за село, каде што не чекаа коњи додека мојата намера и јас соопштив. Додека мојата намера и ја соопштив на мајка ми, тие веќе беа на коњите. Догар, викна инспекторот, вие имате добар конј, земете го ова момче зад вас. Штом јавнав и се фатив за ременот на Догар, инспекторот даде знак и сите тргнавме кон докторовата куќа. 6. Капетановите документи Набрзо запревме пред куќата на доктор Леисви, која барем однапред беше целата во мрак. Инспекторот ми рече да скокнам од конјот и да затропам, а Догар ми ја додаде узенгијата за да можам да слезам. Уште на првото чукање, девојката ја отвори вратата. «Дали е докторот дома?» прашав. Не, дојде попладнето, но пота отиде во хол да ја помине вечерата со големо поседникот. Тогаш да одиме таму, момчиња, рече господинот Денс. Овој пат, бидејќи не беше далеку, трчав покрај догаровиот конј, до главниот влез во паркот, а потоа по долгата од, по долгата од месечината осветлена широка патека, се до белата зграда на Хол, која од сите страни гледаше на големата стара градина. Овде инспекторот Ден слезе од конјот и ме зеде со себе, по неколкуте зборови што ги размени со слугата, овој ни дозволи пристап кон куќата и спроведувајќи не низ ходникот, послан со дебел килим, не пушти во големата библиотека, чии сите зидови беа обложени со полици полни со книги, со бисти на секоја до тие полици и каде што докторот и голем, големо собственикот седеа од двете страни на каминот, пушејќи на своите лулиња. Никогаш до тогаш не го има видено големо собственикот толку одблиску. Тоа беше човек висок преку шест тапки, крупен со љубезен израз, лицето му беше доста црвено и малку набрчкано – Огрубено од долгите патувања, а многу црните подвижни веги му даваат темпераментен изглед, никако лош изглед, туку би се рекло решителен и возвишен. Влезете, господине Денс, рече тој, многу свечено, а сепак љубезно. Добро вечер, Денс, рече докторот, климнувајќи со главата. Добро вечер и тебе, драги Джим. Кој ветер ве донесе овде? Инспекторот во став мирно и сосема укрутен, раскажа се за настанот како да кажува добро со владана лекција, додека овие двајца господу, господиновци слушаа навед, наведнати, погледнувајќи еден во друг и сред своето изненадување и големото интересирање заборавија на лулињата. Штом слушна дека мајка ми се вратила во крчмата, докторот се удри по колено, а големо собственикот, извикнувајќи браво, го испразни своето второ луле на оградата од каминот. Уште доста пред да биде завршено искажувањето на Денс, поседникот Трилоуни, ке се сетите, тоа е неговото име, беше станат од фотелјата и чекореше мута му по собата, додека докторот веројатно зашто подобро да чуе, ја симна својата напудрена перка, неговата природна мазно на црна коса оставаше чуден впечаток. Најпосле, инспекторот го заврши својот извештај – Господине Денс, рече големо поседникот, вие сте многу љубезен, а што се однесува до газењето на овој страшен никаквец, го сметам тоа за доблест, едноставно како кога човек би сгазил некоја буба шваба. Го забележав и тоа дека Хоукинс е момче на кое може да се смета. Хоукинс ке сакате ли за да задзвоните, господин Денс мора нешто да се напие. Значи Джим тоа што го бара го имаше кај себе, праша докторот. Еве, докторе, реков и му го предадов свитокот во восочна хартија. Тој почна внимателно да го обрнува во раката, прстите речи си му трепереа од жилбата да го отвори, но наместо да го стори тоа, го стави полека во джебот од својот капут. Големо поседнику, само рече, откако Денске го испие пивото, мора, се разбира, да отиде на својата должност, но имам намера да го задржам Хоукинс да спие кај мене – И со ваша дозвола предлагам да му донесат ладна паштета со месо за да вечера. Како што сакате, Лейсви, рече големо поседникот, иако Хоукин заслужуваше нешто повеќе од ладна паштета. По известно време беше донесена паштетата и пита со месо од гулаб и сето тоа беше ставено на едно мало масиче настрана каде гладен, како волк, сладко вечерав додека на инспекторот Денс по неколкуте изрази на пофалба му беше дозволено да си оди. А што сега, големо поседнику, рече докторот. Што сега, Лејсви? Изговори овој речи си истовремено. Еден по еден, еден по еден се насмеа докторот, предпоставувам дека сте чуле за Флинт. Да, сум слушнал за него. Извикна големо поседникот, прашувате дали сум слушал за Флинт, тоа беше најкроволочниот гусар што воопшто никогаш пловел по морињата. Црнобрадиот беше детиште во споредба со него. Шпанците толку многу се Плаше што ви велам, драги мој, понекогаш се гордеев што тој беше англичанец. Кај Тринидат со своји очи му ги видов едрата, но кукавичкиот син, капетанот со кој пловев, побегна, ја спрашти, мил господине, побегна во Порт Спен. Сум слушал лично за него, рече докторот, но работата е во тоа дали имаше пари. Пари, викна големо поседникот. Зар не ви се познати приказките околу тоа? Тоа им беше единствената грижа заради што би ги разликувале својот арамиски живот. Заради што би го ризикувале својот арамиски живот? Тоа набрзо ќе го дознаеме, рече докторот, но вие сте толку возбудени и толку викате што не можам да дојдам до збор. Она што би сакал да го знам се состои во ова. Да предпоставиме дека во мојот джеп имам некој податок каде Флинт го закопал своето богатство. Дали тоа богатство представува голема вредност? Вредност, докторе извикна големо поседникот. Тоа вреди толку што ако го имате податокот што го споменувате, ќе подготвам лаѓа во Бристолското пристаниште, ќе ве поведам вас и Хоукинд и ќе го најдам па макар се криел и цела година. Многу добро, рече докторот. Сега, значи, ако му е поволја на Джим, ќе го отвориме свитокот, рече, и го стави пред себе на масата. Заврзокот беше зашиен, така што докторот мораше да ги земе своите инструменти и да го исече работ со своите лекарски ножици. Внатре имаше две работи, една книга и некој запечатен документ. Најпрвен ќе ја погледнеме книгата, забележа докторот. Тој ја отвори додека јас и големо поседникот гледавме преку неговите рамена. Докторот Левис љубезно ме повика да му придам и со него да уживам во истражувањето. На првата страница имаше само делови од реченици што некој ги начкртал веројатно кога немал работа. Една, сонот на Били Боунс, беше иста како она истетовирана на раката од капетанот. Потоа господин Б. Боунс, крмар, нема повеќе рум. Тоа го доби кај палмовиот клуч и други одделни нечитки зборови. Морав да помислам кој би можел да биде тоа што го доби, но што тоа можеше да биде, најверојатно нож во грбот заклучив. Од ова не може многу да се дознае, рече докторот Лесви, превртувајќи понатаму. Следните неколку страници беа исполнети со некои чудни белешки. Од едната страна на линијата имаше датум, а на другиот крај износ на пари, како во обичните трговски книги. Но наместо објаснување, меѓу тие ставки стоеше само еден поголем или помал број крвчиња. Например, пример, На 12 јуни 1745 износот од 70 фунти требало да му припадне некому, а само 6 крвчиња ја објаснуваа причината зошто. Во неколку случаи беше додадено името на местото како кај Карас или просто беа назначени ширините и должините како 62 степени, 17 минути и 20 секунди или 19 степени, 2 минути 4 секунди. Белешките биле водени речиси 20 години. Износите на некои записи како што изминувало времето станувале се поголеми, а на крајот по 5-6 погрешни зборови точно е собрано и додадени се зборовите купот на Боунс. Ова не можам да го фатам ни за глава, ни за опашка, рече докторот Лейсви. Работата е јасна како ден, викна големо поседникот. Ова е пресметковна книга на оној никаквец – Крвчињата означуваат имиња на бродови или на градови кои што ги потопиле, односно ги покрале, а износите представуваат дел што му пропаднал на тој непрокопсаник. Таму каде што се плашел да не има некое двоумење, заради јасност, ги додало знаките кај Каракас, гледајте, нападнате некој брод. Бог нека им помогне на кутрите души на неговиот екипаж, веќе одамна на дното од морето. Точно се согласи докторот. Гледајте што значи да се биде светски патник. Во право сте. Износите се зголемувале колку што положбата му била повисока. Во книгата се наоѓа уште само неколку податоци за положбата на местото што е забележано на последните листови на една таблица за сведување на француските, англиските и шпанските пари на заедничка вредност. Штедлив човек, викна докторот, не дозволувал да биде излажан. А сега рече големо поседникот да видиме што има овде. Документот беше запечатен на повеќе места со жик на напрсток, може би токму оно истиот што го најдов во джебот на капетанот. Докторот многу внимателно ги симна печатите и пред нас испадна мапа на некој остров со ширината и должината, со положбата, и имињата на ридовите, долините и заливите и сите поединости потребни на еден брод за сигурно да застане на неговиот брег. Островот беше 9 мили долг, а 5 широк, со форма би можело да се рече на некоја дебела ламја. Имаше две добро заградени пристаништа, а во средината еден рид означен со името Дурбин. Имаше тука уште податоци од подоцнежен датум, а најважниот од сите, три со црвено мастило цртани крвчиња, две на северниот дел од островот, а едното на југозападниот. Покрај ова последното со истото црвено масило и со ситен читлив ракопис, сосема раз, различен од капетановите несигурни букви, беа впишани овие зборови. Главното богатство лежи овде. На опачината од мапата со истиот ракопис беа набележани следните податоци. Високо дрво, рамо на Дулбија, спрема север ССИ. Костуров остров и со помош на И. 10 стапки. Среброто во Шипки е на север. Ке се најде со помош на косината на источното ридче 10 фатки јужно од црниот гребен гледајки во тој правец. Оружјето лесно може да се најде во песочниот рид С, точката на северниот залив спрема И и четвртина С. Дж, Ф. Тоа беше се. Но кратко и неразбирливо за мене, додека големо поседникот и докторот ги исполни со голема радост. Лејсви, рече големо поседникот, веднаш ќе ја напуштите вашата бедна работа. Утре тргнуваме за Бристол. По три недели, три недели, две недели, десет дена. Ке имаме најдобар брод и најдобар екипаж во Англија. Хоукинс ке појде како помошник на стюардот. Ке бидеш славен помошник, Хоукинс. Вие, Лејсви, ке бидете бродски лекар. Јас ке бидам адмирал. Ке го поведеме Редрат, Джојс и Хантер – Ке имаме поволен ветар, брзо преминување и ни најмала тешкотија да го пронајдеме островот и парите. Толку пари што ќе се тркаламе во нив, ке играме криенка цел живот. Трилоуни, од се срце ке појдам со вас, рече докторот. Джим исто така ќе дојде во полза на потфатот. Постои само еден човек од кого се плашам. Од кого? подвикна големо поседникот. Кажете го името на тој пес, господине. Од вас, одговори докторот, не сте во состојба да молчите. Ние не сме единствените што знаеме за овој документ. Оние луѓе кои ноќеска извршија напад на крчмата, секако храбри и безобра... безобзирни, и оние другите кои останале на идрилицата, а смеам да речам и уште повеќе мина во непосредна близина, решени се на се да дојдат до тие пари. Ниједен од нас не би смел да се движи сам додека не отпливаме на море. Во меѓувреме, Джим и јас ќе бидеме еден со друг. Вие ќе ги поведете Джојс и Хантер, кога ќе одјавате за Бристол, а ни еден од нас не сме да изговори ни збор за тоа што сме нашле. Лейсви одговори големо поседникот секогаш сте во право, ќе молчам како да сум нем. Тордел, бродски готвач. 7. Заминувам за Бристол. Помина многу повеќе време додека се беше подготвена за пат, отколку што замислуваше во своето одушевување големо поседникот, а ни еден од првобитните планови, па дури ни оној не докторот, да ме, до, да ме држи по крај себе, не можеше да биде изведен онака како што планиравме. Докторот мораше да оди во Лондон за да донесе свој колега кој би ја презел неговата лекарска пракса. Големо поседникот имаше многу работа во Бристол, а јас живее во хол под заштита на стариот редрат – чувар на ловечки кучиња речиси како заточеник, но полн со соништа за доживувањата на море и прекрасни фантазирања за чудните острови и авантури. Со часови седев наведнат над мапата и ја врежував во паметењето секоја поединост. Седејќи покрај огинот во собата на чуварот на куќата, му приоѓав на тој остров во својата фантазија од секоја можна страна. Ја испитував секоја стапка од неговата површина – се качував илјада, илјада пати на оној висок рид кој се викаше Дурбин и од врвот уживав во величествената гледка што се менуваше при секое моје движење. Понекогаш таму имаше безброј дивјаци со кои се боревме, а друг пат полно опасни животни што не прогонуваа. Но дури ни во фантазирањата никогаш не учествува во толку чудни и трагични настани, како што беа оние кои на вистина се одиграа во нашата вистинска авантура. Така минуваа седмици додека еден ден не стигна писмо упатено до докторот Лесви со додаток. Во случај на негово отсутство, писмото може да го отвори Том Редрат или младиот Хоукинс. Според овој налог ги прочитавме или подобро речено ги прочитав стариот чувар на кучиња беше слаб во читање, освен печатени букви, следните важни вести. Крчмата кај стариот Ленгер, Бристол, први трети и седумстотини и некоја. Драги лејсви, бидејќи не знам дали сте во Хоп, Хол или пак сте уште во Лондон, испраќам по еден примерок од ова писмо во двете места. Бродот е купен, опремен и лежи укотвен, подготвен за пат. Никогаш не сте можеле да замислите поубав од него. Дете би можело со него да управува. Тонажата му е 200, а името Хиспаниола го набавив со помош на свој стар пријател Брендли, кој се покаже како неверојатно вешт човек, чудесен младич, просто робуваше заради мене, а можам да речам и сите други што мразбра разбра за пристаништето кон кое пловиме, мислам за богатството. Редрат, реков, прикинувајќи го читањето, ова на докторот нема да му се допадне. Големо поседникот сепак ја огласил тајната. Па кој има поголемо право, промомра овој. Убаво би изгледало, мислам, кога големо поседникот би морал да молчи заради докторот Лейсви. По ова, крена фраце од секакво на тамошно објаснување и продолжив да читам. Брендли лично ја пронајде хиспаниола и пазарејки се мутамо ја доби за незначителна сума. Известни луѓе во Бристол имаат неверојатно нетрпеливост према Брендли. Тие одат така далеко што изјавуваат дека ова честно суштество се што би направило за пари – Зборуваа дека Хиспаниола била неговата собственост и дека им ја продал за неверојатно висока цена. Очигледна клевета. Меѓутоа, ниједен од нив не може да ја оспори вредноста на бродот. До сега немав некои поголеми пречки. Работниците, јажарите и кознее како се се викаат другите, беа необично спори, но со време сето тоа се поправи. Екипажот ми задаваше најголема грижа – Сакав да најдам добри луѓе, за случај на непријатности со домороците, со гусарите или со проклетите французи. И мака мачев, додека ги пронедов едно половина дузина кога среќа, чиста случајност го донесе кај мене вистинскиот човек, човек каков што ми беше потребен. Стоев на молот, И сосема случајно почнав со него разговор, така дознав дека тој како стар морнар држал крчма и ги познавал сите поморци во Бристол, го губил здравието на брегот и сакал да стане готвач на некој брод за одново да се најде на море. Ми рече дека тоа утро докуцкал до брегот за да се надише морски воздух. Сето тоа многу ме допре, сигурно и вас биве допрело, та веднаш од чисто сожалување го примив за бродски готвач. Се вика долгиот Џон Силва – Тој е без една нога, но тоа го сметав за препорака бидејќи ја изгубил служејки на својата земја под команда на бесмртниот Хоук. Замислете Лейсви, пензија не прима. Значи, драги докторе, мислев дека сум пронашол само готвач, но во таа прилика го открив и екипажот. Со здружени сили, Силва и јас за неколку дена најдовме неверојатно силни момци, не изгледаа особено убави, но искажуваа нескршлив дух – Свечено изјавувам дека можеме да се бориме и со фрегати. Долгиот Джон дури ме наговори да отфрлам двајца од шест мината, или седумината што јас бев ги примил во служба. Му требаше само момент да ми докаже дека се тоа обични нерани мајковци кои треба да се избегнуваат при вака важен потват. Духовно и физички се чувствувам совршено. Јадам како бик, а спијам како труп. А сепак, ни за момент нема да се радувам се додека не го слушнам трчкањето на моите морнари по палубата. Кон морската шир, еј! Појаволите со богатството, блаженството на морето им го заврти мозокот. Значи, лејсви, тргнете веднаш, не губете ни час ако ме почитувате. Хоукинс во придружба со Редрат веднаш нека оди кај мајка си, а потоа, двајцата што побрзо нека дојдат во Бристол. Џон Трилоуни Пост скриптум. Заборавам да кажам дека Блендли, кој попатно речено ќе испрати по нас друг брод, доколку не се вратиме до крајот на август, за капетан на бродот пронајде еден прекрасен човек. За жал доста е крут, но во некој друг поглед е вистинско богатство. Силва прими еден многу способен крмар по име Ароу. Лесви имам еден надмонар кој знае да свири на гајда, така што животот на нашата Хиспаниола ќе биде како на некој воен брод. Исто така не ви реков дека е Силва во многу добра состојба. Лично дознав дека имал во банката сметка која никогаш не ја пречекорил. Со крчмата ќе управува неговата жена, која не е од бела раса, па на старите момци како што сме вие и јас нема да им се забележи ако сметаме дека жената, исто толку колку и здравјето, го тера назад на морето. Дж. Т. Уште еден скриптум. Хоукинс може цел ден да остане кај мајка си. Дж. Можете да го замислите моето возбудување при читањето на ова писмо. Бев си надвор од себе од радост и, иако никогаш во животот не сум презирал некој човек, почувствував овој пат некоја одвратност кон стариот редрат, кој што ја дикуваше и мрмореше. Секој негов помошник со радост би го зел неговото место, но не беше тоа желбата на големо поседникот, а она што тој го сакаше беше закон за другите – Само стариот чувар на кучиња сосудуваше понекогаш да мрмори. Следното утро, тој и јас тргнавме пешки до адмирал Бенбау, каде што ја најдовме мајка ми здрава и добро расположена. Капетанот кој предизвика толку непријатности беше однесен таму од каде што грешниците не можат да направат веќе никакво зло. Големо поседникот нареди се да се поправи, салата да се вароса, а надписот на крчмата да се обои, Додаде дури и малку мебел, најважно од се, една чудесна столица со наслон за мајка ми. Се погрижи исто така за едно момче кој што ќе ја помага во моје отсутство. Дури тогаш ја сватив својата положба. До тој час мислев само на доживувањата што ми престоја, никако на домот што ќе го напуштам. А сега, при погледот на овој невеш дојденец кој требаше да остане покрај мајка ми на моето место, првпат заплакав. Иако се срамам од тоа, не можам да речам дека баш најдобро се однесов спрема мојот заменик, бидејќи беше нов во работата. Ми се дадоа безброј прилики да му објаснам како што да работи, како што да работи и да го понижам, а јас не бев мрзлив да, го искори, да ги искористам тие прилики. Ноќта помина, а следниот ден поручекот, редрат и јас тргнавме на пат. Се простив од мајка ми. Со рака го поздравив заливот каде што се бев родил и го поминав детството и стариот адмирал Бен Бау, кој нововаросан не беше така мил. Последната моја мисла се однесуваше на капетанот кој така често шеташе покрај брегот со накривен шешир со силно изразена лузна на образот и со својата стара бронзена дулбија. Тогаш почнавме да се спуштаме надолу по ридот и мојот дом ми се изгуби од видот. Предвечер на пустелијата кај Ројал Джордж се качивме на поштенската кола. Седев стиснат меѓу и некој крупен постар господин и наспроти брзото возење и ладниот ноќен воздух мора да сум дремел почнувајќи уште од тргнувањето, а потоа додека се качувавме по речињата и слегувавме по долините, од станица до станица. Спиев како труп, бидејќи кога најпосле се разбудив – Бидејќи некој добро ме затресе и ги отворев очите, видов дека колата стои пред една голема зграда во некоја градска улица и дека одамна се разденило. Каде сме? прашав. Во Бристол одговори Том, слезете. поседникот беше се настанил нешто подалеку од овде во една крчма на пристаништето, за да може да ја надгледува работата на бродот, така што на моја голема радост – Ту пативме пешки покрај кеот и покрај безбројните мали и поголеми бродови кои им припаѓаа на разни држави. На некој од нив монарите пеа додека работеа, на други беа високо над мојата глава и висеа на јажињата кои не ми изгледаа подебели од пајажина. Иако целото детство го поминав крај морето, многу од овие нешта за мене беа новина, токму како никогаш порано да не сум стапнал на брегот. Особено на мене делуваше мирисот на катранот и солта, исто така и чудните фигури на клуновите од бродовите кои што оттуку се вратиле од пловитбата по далечните мориња. Покрај тоа, забележав многу морнари со кацики, со карики во ушите, со мустаки обвиени околу нив и со намазнети перчини, како се кочоперати се движат со тежок морнарски чекор – Ништо повеќе не би ме развеселило да видам исто толку кралеви и првосвештеници. И самиот паѓав наморе, на морската шир, на бродот кој има дури и надморнар, гајдаджија, и весели морнари со перчини, на морската шир спрема непознатиот остров, да барам закопано богатство. Додека се уште се лулка во овој прекрасен сон, стигнавме пред големата крчма и го видовме господинот Трилоуни во униформа на поморски офицер од сина Чоја, како излегува од неа со насмевка на лицето, совршено имитирајќи го одот на морнарите. Тука сте, викна. И докторот стигна сношти од Лондон. Браво, сега целиот екипаж е тука. О, господине, викнав, кога тргнуваме? Тргнуваме, рече. Утре ќе испловиме. 8. Во крчмата кај Дулбијата. Откако добро појадував, големо поседникот ми даде писменце за Джон Силва, кој се наоѓаше во крчмата кај Дулбијата и ми рече дека тоа место лесно ќе го најдам, ако одам вдолж до ковите и ако внимавам кога ќе стигнам до една мала гостилница над која како фирма виси голема бронзена дулбија. Тргнав радувајќи се што уште еднаш ми се дава прилика уште подобро да ги разгледам бродовите и морнарите. Некако се провлекував низ масата луѓе низ колите и балите, во пристаништето во ова време се вриеше, додека не најдов на крчмата што ја барав. Имаше привлечен изглед. Дубијата беше скоро обоена. На прозорците висеа чисти црвени пердиња, а подот беше послан со сув светол песок. Излегуваше на две улици, а двете врати широко отворени пропуштаа доволно светлина во големата ниска сала наспроти густите облаци чад. Гостите по големиот број морнани зборуваа така гласно што јас уплашен запрев на вратата двоумејки се дали да влезам. При тоа од споредната соба излезе некој човек и само еден поглед беше доволен да ме убеди дека е тоа долгиот Џон – Левата нога му беше сосеме исечена, а под левата пазува држеше патирица со која совршено вешто ракуваше подскокнувајќи со неа како некоја птица. Беше висок, добро граден, со тркалезно лице како шунка, едноставно и бледо, но интелигентно и насмејано. Навистина изгледаше многу расположен, бидејќи движејќи се меѓу масите, си подсвирнуваше, се шегуваше и тупкаше по рамената гостите кои му беа симпатични. Сега да ви ја кажам вистината од првото споменување на големиот Џон во писмото на големопоседникот. Се плашев да не биде случајно тоа баш оној морнар без нога на кого според налогот на капетанот требаше да внимавам. Но, самиот поглед беше доволен да ме разубеди. Ги видов капетанот црниот пес и слепиот пју и мислев дека веќе знам како еден гусар треба да изгледа сосема поинакво суштество според моето сваќање од овој чист и љубезен крчмар. Веднаш ја собрав сета храброст, го поминав прагот и веднаш се упатив кон тој човек, таму каде што стоеше подпрен на својата патерица во разговор со некој гостин. Дали сте вие Џон Силва, собственик на оваа крчма? Прашав, подавајќи го писменцето. Да, момче моје, рече. Така ме викаат, а кој си ти? И тогаш Здогледувајќи го писмото од големо поседникот малку се тргна. Аха, рече сосема гласно, подавајќи ми ја раката. Сега ми е јасно. Ти си нашиот нов кабин бој. Баш ми е мило што се запознавме, говорејќи така тој добро ми ја затресе раката. Во истиот тој момент еден од гостите во другиот агол на крчмата нагло стана и тргна кон излезот што се наоѓаше во близина на неговата маса. Со еден скок се најде на улица. Неговото брзање го привлече моето внимание, та да веднаш го познав. Беше тоа истиот оној човек со мрсно лице, без два прста, кој прв дојде кај стариот гусар во крчмата Адмирал Бенбау. А, викнав, запрете го, тоа е црниот пес. Не би дал ни два гроша да дознаам кој е тој, рече Силва. Но тој проби свет, не ја плати сметката, брзо, трчајте, фатете го. Еден од морнарите близко до вратата скокна и истрча надвор. Дури и да е адмирал Хоук мора да ми ја плати сметката, викна Силва, а потоа испуштајќи ја мојата рака, како... Како рековте дека се вика? Праша. Црниот што? Пес, господине, одговорив. Зар господинот Трилоуни не ви изборуваше за гусарите? Овој е еден од нив. Така, значи, викна Силва. Во мојот дом Бен трчај и помогни му на Хари. Еден од тие е пропаднати типови, значи. Ти ли пиеше со него Морган? Дојди овде. Морган, постар морнар со пробелена коса, со опалено лице, приоѓаше питомо како овчичка, превртувајќи низ прстите парче тутун за джвакање. Значи Морган му се обрати долгиот Џон доста строго. Ти сигурно никогаш порано со своји очи не си го видел тој црн пес, зар не? Никогаш, господине, му одговори овој салутирајќи. Не му го знаеш ни името, нели? Не, господине. Бога ми, Морган, тоа ти оди во прилог, извика крчмарот. Да си се дружал со такви како што е тој, никогаш не би ти дозволил да влезеш во оваа крчма. Можеш да бидеш сигурен во тоа. Зашто разговаравте? Право да ви кажам и не се сеќавам веќе, одговори Морган. Па што имаш на рамена глава или тиква? Викна долгиот Джон. На вистина не знаеш точно? Може би не знаеш точно ни со кого зборуваш сега, а? Шо мислиш? Ајде сега кажи за што брбореше? За патувања, капетани, бродови? Зини веќе еднаш, За што? За казнувањето на бродовите. Да, така беше. За казнувањето? Убава работа за разговор, секако. Губи се сега на своето место, Том. Додека Морган полека се враќаше на своето место, Силва со доверливо дошепнување ми рече, што патем речено многу ми годеше. Тој е многу чесен човек, тој Том Морган, само до некаде е будалетинка. А сега продолжи повторно гласно. Да видиме црниот пес. Не, не се сеќавам на името, јас не се сеќавам бога ми. Сепак мислам дека да, сум го виѓавал тој никак вец. Има доаѓање понекогаш овде со некој слеп просек. Да, да, да, сум го виѓавал понекогаш. Сигурно дека е така, реков јас. Го познавам исто така тој слеп човек. Името му е Пју. Така, извика Силва сосема возбудено. Пју, така значи се викаше. Па изгледаше како арамииште. Ако го стигнеме овој црн пес, ке има новости за капетанот Трилоуни. Бен добро трча, малкумина има морнари што трчаат подобро од него. Тој сигурно ќе го стигне, братко. Говорил за казнувањето на бродовите, зар не? Јас ќе му покажам како се прави тоа. За целото време додека овие реченици му излетува од устата, чекореше кочането со својата дрвена нога горе-долу по крчмата, удирајќи со раката по масите и одаваше слика на таква вознемиреност што и најдобар судија или полициски инспектор тоа би го убедило во неговата искреност. Меѓутоа, бидејќи овде повторно го видов црниот пес, моите сомневања се вратија, така што остро внимавав на секој збор и на секое движење на готвачот. Но тој беше прониклив и остроумен, премногу бистар за мене – Така што јас, кога оние двајца луѓе се вратија за дишани, изјавувајќи дека меѓу луѓето го загубиле тој бегалец и кога Силва го искара како најгрди рамиишта, бев готов да се заколнам во неговата невиност. Сега внимавај, Хоукинс, рече, ова е многу непријатна работа за мене, зар не? Што ќе помисли за тоа капетанот Трилоуни? Овде во мојата куќа седи и пие рум тој проклет кучкин син – Ти доаѓаш и се јасно ми раскажуваш, а јас дозволувам на сите нас од пред очи да ни избега. Значи, Хоукинс, мораш да бидеш правичен спрема мене пред капетанот. Ти на вистина си само момчак, но се гледа дека си вистинска видра. Го забележав тоа штом те видов. Сега еве како стојат работите. Што можев да направам со оваа дрвена нога? Некогаш кога бев здрав моропловец, сигурно би го стигнал и би го врзал. Ама сега Тогаш одеднаш застана и зина како на ништо да се сетил. Сметката, рече. Три рума. Батко мој, за малку ќе заборавев на тоа. Испуштајќи се на клупата, се смееше се додека не му потекоа солзи по лицето. Не можев да се воздржам, сите заедно се смеевме, смејата се фаќаше за смеја, а од таа смеја одекнуваше целата крчма. Баш сум ти вистински стар морнар, рече најпосле бришејќи си го лицето. Ние треба да се согласуваме, Хоукинс, бидејќи ти заради младоста, јас заради тоа што нема многа, не ќе бидеме први на бродот. Но ајде, подготви се сега да одиме, вака не оди. Должноста си е должност, другари. Чекај само да го земам својот стар шешир и веднаш заедно да одиме до капетанот Трилоуни. Ке му раскажеме се, бидејќи внимавај, ова е сериозна работа, млад мој Хоукинс. Ни ти, ни јас, ако сметам така, ако смеам така да речам, не би можеле да се пофалиме со некој успех. Но погјаволите со тоа, никако не можам да ја заборавам онаа неплатена сметка. Тука одново почна од срце да се смее, така што макар што сето тоа веќе не ми изгледаше особено забавно, бев принуден да му се придружам во неговата веселост. При таа наша мала прошетка покрај брегот беше необично интересен придружник – ми раскажуваше за разните бродови покрај кои поминувавме, за нивната опрема, тонажа и националност, објаснувајќи ми ги работите што се вршеа на нив, на кој начин еден се истоваруваше, како на друг се вршеше товарење, додека третиот беше во подготовка да заплови по морето. Од време на време, уфрлуваше по некоја мала приказничка за бродовите или морнарите, повторувајќи некој поморски израз, се додека не би го запаметил. Така, Увидов дека тој беше еден од многуте поморци. Големо поседникот и докторот ги најдовме заедно. Токму го допиваа остатокот од пијалокот пред да тргнат да го разгледаат бродот. Долгиот Джон им го раскажа целиот тек на работите од почеток до крај, многу живо и сосема вистинито. Така тоа се случи, зар не, Хоукинс? Прашуваше од време на време, а јас се разбира потврдував. Овие двајца господа жалеа што црниот пес успеал да избега, но сите се согласивме дека нема да сториме ништо понатаму. Откако му заблагодаревме на долгиот Джон, тој си ја зеде патерицата и замина. Сите луѓе на бродот во четири попладне, викна големо поседникот по него. Во ред господине се слушна одговорот на готвачот низ ходникот. Значи големо поседнику, рече докторот Лейсви, Не им верувам многу на луѓето што сте ги нашле, зборувајќи воопшто, но овој Џон Силна многу ми се допаѓа. Тој е сила вистински адут, изјави задоволно големо поседникот. Сега, додаде докторот, Джим би морал да појде со нас на бродот, зар не? Се разбира, земи го својот шешир Хоукинс, па ќе разгледаме лагјата. 9. Барут и оружје Хиспаниола беше закотвена малку подалеку од брегот, за да и придеме, моравме да се провлекуваме под бродските клунови со големите фигури и околу крмите на многуте други лаги и нивните челични јажиња што го гребеа дното на нашиот чамец или се нишаа околу нас. Најпосле стигнавме и се качивме на бродот каде што не пречека и не поздрави помошникот на капетанот господинот Ароу, опален разрок стар морнар со обетки на ушите. Тој и големопоседникот се однесуваа меѓу себе многу пријателски. Меѓутоа набрзо видов дека меѓу господинот Трилони и капетанот работите не течат мазно. Овој последниот беше строг критичар, ситничар, кому изгледа ништо на бродот не му се допаѓаше. Наскоро имавме прилика да чуеме и зошто, бидејќи само што слеговме од кабината, задна се појави еден морнар. Господине, капетанот Смолет би сакал да разговара со вас. Секогаш сум на располагање на капетанот. Доведете го, рече големо поседникот. Капетанот кој се наоѓаше наблизу веднаш влезе затворајќи ја зад себе вратата. Значи, капетане, што имате да кажете, се надевам се е во ред, како што и треба да биде на еден брод. Па, господине, почна капетанот, подобро е да зборуваме отворено, мислам, дури и по цена некој да се почувствува навреден. Не ми се допаѓа ова патување. Не ми се допаѓаат овие луѓе, не ми се допаѓа дури ни мојот помошник. Може би, капетане, не ви се допаѓа ни овој брод? Праша големо поседникот, кој како што можеше да се забележи, беше многу луд. Во врска со тоа не би можел ништо да кажам, господине, бидејќи се уште не го имаме испробано. Сепак, ми изгледа убава лаѓа, тоа е се што можам да кажам. Можно е, господине, и вашиот работодавач да не ви се допаѓа праша големо поседникот се полут. Но овде се замеша доктор Лейсви. Стрпите се малку, рече. Застанете, луѓе. Таквите прашања создаваат само недоразбирање. Капетанот кажа малку или дури премногу и морам да кажам дека барам објаснување. Велите дека не ви се допаѓа патот. Тогаш, зошто? Ја прифатив господине оваа задача според како што би рекле ние за печатен налог. Значи, треба да го одведам овој брод таму каде што ќе ми нареди овој господин, рече капетанот. До тука е се во ред, но сега гледам дека секој човек на бродот знае повеќе од мене. Мислите ли дека тоа е добро? Не, рече докторот, не мислам така. Понатаму, Дознав дека сме во потрага по некое богатство. И тоа го дознав од своите луѓе. Обрнете внимание на тоа. Значи, закопано богатство, тоа е жална работа. Таквите патувања не ми се допаѓаат, па макар се преземале од најдобри причини. Не ги сакам особено кога се дру... држат во тајност и кога таа тајна, ве молам за извинување господине Трилоуни, ја знае и папагалот. Папагалот на Силва? праша големо поседникот. Така се вели кога за нешто премногу се зборува, говори капетанот. Верувам, господа, дека никој од вас не знае што презема. Но ќе ви го кажам своето мислење. Живот или смрт, токму таква нешто. Тоа е сосем јасно речено и доволно вистинито, рече докторот. Ние на вистина преземаме преголем ризик, но не сме така наивни како што верувате. Значи, рековте дека не ви се допаѓа екипажот, зарем тоа не се добри морнари? Не ми се допаѓаат, господине, одговори капетанот Смолет, што се однесува до тоа мислам дека требаше да ми дозволи сам да ги одберам своите луѓе. Може би требаше, одговори докторот. Мојот пријател на вистина можел да ве поведе со себе кога ги одбираше, но ако и постои пропуст, тој е ненамерен. Вам не ви се допаѓа ни господинот Ароу? Не, мислам дека е добар морепловец, но се однесува премногу слободно со морнарите за да биде добар офицер – Помошникот на капетанот би морал да биде поповлечен, не би смел да пие со луѓето на бродот. Мислите дека тој пие? викна поседникот. Не знам господине, само е премногу близок со нив. Значи, капетане, кажете ни накратко што би сакале вие. Па господо, нели вие решивте да го преземете ова патување? Повеќе од точно, одговори поседникот. Многу добро, рече капетанот. Бидејќи сега трпеливо слушавте се за работите со кои не се согласувам, слушнете уште неколку збора. Се однесуваат на ставењето барот и оружје во предниот магазин. Гледајте, постои едно добро место под кабината, зошто тоа не би се сместило таму. Тоа е прво. Вие со себе водите четворица ваши луѓе и ми рекоа дека тие ќе нокевале на предниот дел од бродот. Зошто не би ги сместиле овде покрај кабината? Има ли уште нешто? Праша големо поседникот. Уште едно нешто, овде премногу се брбори за работите. Да, тоа е и моје мислење, се согласи докторот. Ке ви кажам јас лично чув, продолжи капетанот Смолец, дека имате мапа на некој остров, дека на неа се наоѓаат крвчиња кои означуваат каде се наоѓа богатството и дека островот лежи и тој точно ја назначи поморската должина и широчина. Никогаш тоа не сум го споменал, викна големо поседникот, никому. Екипажот тоа го знае, господине, одговори капетанот. Лејсви мора вие или Хоукинс да сте кажале, се гневеше големо поседникот натаму. Не е важно кој, одговори докторот. Кој се виде, како и самиот капетан обрнуваше малку внимание на префрлувањата на господинот Трилоуни. Се разбира, ни јас не се осврнував многу на забелешките на големо поседникот, бидејќи тој беше брз на јазик, па сепак во овој случај верувам дека имаше право да се лути, макар што не бев сигурен дека никој од нас не зборувал за местоположбата на островот. Значи, господо, продолжи капетанот, не знам кај кого се наоѓа таа мапа, но изрично барам да не ми се покажува ни мене ни на господинот Ароу, во спротивно би сакал да поднесам оставка. Сосема ве разбирам, рече докторот. Сакате за оваа работа да не се зборува, задниот дел од бродот да биде запосетнат од нашите луѓе и само тие да имаат пристап до оружјето и до барутот на бродот. Со други зборови, вие се плашите од побуна. Господине, рече капетанот Смолет, без намера да ве уверам, немате право да ги толкувате моите зборови на свој начин. Ниеден капетан, драги мој, не би можел да најде оправдување да отплови на море ако би имал макар мала основа да предпостави такво нешто. Што се однесува до Ароу, Верувам дека е сосема човек на место, а исто така и никој од екипажот, дури и сите колку што ја знам, но јас сум одговорен за безбедноста на бродот и за животот на луѓето на него. Гледам дека се случуваат работи, мислам не сосема исправни и барам да се преземат известни мерки на предпазливост или да се прими мојата оставка. Тоа е се. Капетане, почна докторот со насмевка, дали никогаш сте ја слушнале приказката за планината и глушецот? Ке ме извините, но ме подсетувате на таа приказна. Кога влегувате овде, сакавте можам да се заколнам да кажете нешто поважно од ова. Докторе, вие сте прониклив човек. Кога го пријавив своето доаѓање, единствената намера ми беше да поднесам оставка. Не ни мислев дека господинот Трилоуни ке ме сослуша. Сигурно и не биве сослушал да не беше тука Лейсви, брзо ке расчистевме. Меѓутоа сега, откако се ми изложивте, ке направам како што сакате, но во моите очи нешко, нешто изгубивте. Тоа е ваша работа, господине, но ке видите дека ја вршам само својата должност. По тие зборови тој не напушти. Трилоуни, рече докторот, спротивно на моето досегашно мислење, Сега верувам дека сте успеале на бродов да доведете двајца чесни луѓе, капетанот и Џон Силва. Што се однесува до Силва, се согласувам со вас, но кога станува збор за овој неподнослив лажливец, морам да изивам дека однесувањето му е под секоја критика, недостојно за вистински морнар, а освен тоа агличанец. Па, рече докторот, ќе видиме. Кога се качевме на палубата, Луѓето веќе го пренесува оружјето и барутот пејки при работата додека капетанот и господинот Ароу ја назгледуваа работата. Бе воодушевен од новиот распоред. Се на бродот се преместуваше. Шест постели беа сместени на задниот дел во продолжение на главното складиште, од оваа група кабини се доаѓаше до бродската кујна и до предниот дел на лаѓата каде што се наоѓаа морнарите. Дотаму се доаѓаше само преку тесниот проот покрај самата ограда – Во почетокот беше решено овие кабини да им припаднат на капетанот, на господинот Роу, на Хантер, на Джойс, на докторот и на големо поседникот. Меѓутоа, сега две од нив зазедовме јас и редрат, додека капетанот и господинот Роу требаше да спијат во едно помало оделение на покривот кој имаше доволно простор. Се разбира, беше доста ниско, но во него сепак беа убаво сместени два висечки кревети така што дури и капетановиот помошник беше задоволен како беше уредено. Се чини дека и тој имаше свој сомнежи во поглед на екипажот, но тоа е само предпоставка, бидејќи како што ќе слушнете, набрзо веќе не ни се даваше прилика да го дознаеме неговото мислење. Сите бевме зафатени со работа, пренесувајќи го барутот и крветите, кога последните луѓе, колку што се сеќавам, двајцата заедно со долгиот Џон, од крайбрежниот чамец се качија на бродот. Готвачот се качи брзо како мајмун и штом виде што се работи извика. А, другари, што е тоа? Го преместуваме барутот, му одговори еден. Зошто жити Бога? викна долгиот Џон. Ако се задржуваме со тие работи, ќе ја пропуштиме утринската плима. Тоа е моја наредба, рече Кусо капетанот. Вие може да се симнете долу, бидејќи на екипажот треба да му се даде вечера. Добро, добро, капетане, одговори готвачот салутирајќи, а потоа се изгуби во правец на кујната. Тоа е еден од нив, забележа докторот. Многу веројатно, господине. Полека со тоа. Луѓе, полека, им се обрати потоа на луѓето кои го преместуваа барутот. Тогаш забележувајќи ме како го гледам подвижниот топ на средината од лагајата, викна. Еј ти момче, остави го тоа, оди кај готвачот и помогни му. Заминувајќи слушнав како гласно му вели на докторот. Не ми требаат повластени на бродот. Ве уверувам дека јас имав исто мислење за капетанот како и големо поседникот. и го мразев од дното на душата. Глава 10 Патување Целата таа ноќ бевме во голема брзаница бидејќи ги стававме работите на своите места и бидејќи примавме полни чамци со пријатели на големо поседникот, како што се господинот Брендли и други, кои доаѓаа да му пожелат среќен пат и сигурно враќање. Не паметам ни една ноќ во Капетан Бенбау да сум имал ни половина толку работа како овде. Бев уморен како пес кога пред разденување, слушнав силен писок и екипажот се забрза околу подигнувањето на ленгерот. Да бев и два пати поуморен од колку што бев во моментот, не би ја напуштил палубата. Се ми беше многу ново и многу ме интересираше. Кусите заповеди, остриот писок на свиралката и луѓето кои при трепкањето на бродските фенери брзаа на своите места. Ајде, барбеки, запени една морнарска, викна еден глас. Некоја старинска, додаде друг. Да, да, другари, рече долгиот Џон, кој подпрен на својата патерица стоеше наблизу и сами веднаш ја почна аријата и зборовите кои ми беа добро познати. 15 мина на ковчегот на покојникот, а тогаш целиот екипаж прифати во хор. Ахаха и шише рум. При последното ха, морнарите силно го завртија виталот пред себе. Дури и во тој возбудлив момент, мислите за момент ми одлетаа назад кон стариот адмирал Бен Бау. Ми се стори како се уште да го слушам капетанот како ги потикнува нашите гости да пеат. Но набрзо се појави котвата и веќе по неколку секунди висеше креп бродот додека водата истекуваше од неа. Едрата се затегнаа и набрзо брегот и бродовите одминуваа од двете наши страни. Пред да легна малку да поспијам, Хиспаниола брзаше кон островот со скриеното богатство. Нема да ви го опишувам патот со сите ситници. Беше доста успешен. Бродот се покаже како многу добар, екипажот како способни морнари, а капетанот како одличен познавач на својата работа. Но пред да стигнеме до целта, се случија две-три настана што треба да се објаснат. Се покажа дека работата со господинот Ароу стоеше полошо од колку што предпоставуваше капетанот – Екипажот не ги слушаше неговите наредби и со него правеше што ќе посакаше, а тоа и не беше она најлошото. После еден ден или два наморе почна на палубата да се појавува со замаглени очи, со црвени образи, со икање и со други знаци на пијанство. Често се случуваше да мора да му се нареди за казна да слезе долу, се разбира, осрамотен. Понекогаш му се случуваше да падне и да се исече, а често по цел ден поминуваше в постела. Од време на време се појавуваше речиси трезен и до никаде учествуваше во она што беше негова работа. За сето тоа време никако не можевме да откриеме каде наоѓа пијалок. Тоа беше бродска тајна. Колку и да внимававме на него, не можевме да ја решиме. Кога ќе го прашавме, пијан, тој само се смееше, а кога беше трезен, свечено изјавуваше дека никогаш ништо не пиел, освен вода. Не само што беше некорисен како офицер и даваше лош пример за луѓето, туку беше очигледно дека ако продолжи така, наскоро самиот ќе си остави крајот, така што никој од нас не се изненади многу кога една ноќ за време на бура сосема исчезна. Од тогаш никогаш веќе не го видовме. Се урна преку градата, рече капетанот. Па, господо, тоа не спаси, инаку ќе муравме да го ставиме во окови. Така, се најдовме без првиот офицер, а беше потребно да се произведе некој на негово место. Надморнарот Джоб Андерсон имаше најмногу шанси од сите други и макар што ја задржа својата дотогашна титула, ја вршеше и оваа должност. Големо поседникот кој порано поминал доста денови на море, се покажа многу корисен со своето знаење, та често кога времето беше подобро, го заменуваше. Тоа истото го правеше и вториот офицер Израел Хенц, внимателен, лукав, постар, искусен морнар, кому во незгода би можело да му се довери се. Тој инаку беше сигурен човек на долгиот Джон, а веќе кога го споменувам нашиот готвач барбекю, што инаку значи скара на англиски, како што го викаше екипажот, за него ќе ви раскажам. Патерицата со помош на мал заврзок му висеше на вратот, така што двете раце по потреба му беа слободни. Вредеше да се види кога стоеше така подпрен и нишајки се како што се нишаше бродот. Ги вршеше работите околу готвењето како што тоа го прави некој здрав на копното. Уште почудно беше на кој начин и при најлошо време ја преминуваше палубата. Две-три така наречени долги од Джон обетки, за врзоци од јажињата на палубата му служеа при преминувањето на поголем празен простор – Час се фаќаше за нив, оставајќи ја патерицата да се влече, а потоа одново ја употребуваше и на тој начин преминуваше определен простор и исто толку брзо колку и другите морнари. Сепак, некои од луѓето кои порано пловеле со него, покажуваа жалување гледајќи како се мачи. Тој, барбекју, не е обичен човек. Имаше обичај да каже Андерсон. Одел во добро училиште додека бил млад. Кога е расположен, зборува како од книга. А храбаре, Лавот не е ништо во споредба со долгиот Џон. Сум имал прилика да видам како невооружен зграбува по четворица и им ги чука главите една од друга. Целиот екипаж го почитуваше, дури и го слушаше. Имаше обичај секому да му каже по нешто пријатно и секогаш беше готов да направи по некоја мала услуга. Спрема мене беше неуморно внимателен и секогаш покажуваше задоволство кога ќе ме видеше во кујната што ја одржуваше чиста како црквичка – Светли садови висе на цидовите, а неговиот папагал се кочопереше во кафезот во еден агол. Ја гледаш ли таа птица? ќе речеше. Таа е стара може би 200 години. Повеќето живеат вечно. Ако некој видел поголеми расипаности од неа, тоа мора да е самиот ѓавол. Таа пловела со Ингланд, познатиот гусар, капетанот Ингланд, била на Мадагаскар, Малабар, Суринам, Провиденс и Портобела присуствувала на вадењето злато од потонатите бродови. Во таквите прилики и научила да вели осмаци, а не е ни чудо 350.000 осмаци Хоукинс. Била присутна кога вице-кралот на Индија излегувал од Гоа, да била таму, а кога ја гледаш би помислил дека е само некакво бебенце. Но ти знаеш што е барут, зар не капетану Флинт? Внимавај, тргнуваме, закрескуваше папагалот. А, опасен мангуп е тоа, ке речеше готвачот, подавајќи шекер, а птицата подскокнуваше на решетките, сипајќи пцовки како од ракав. Ете, ке додадеше Џон, не можеш да фаќаш трње со раце, а да не се набодеш. Оваа моја кутра стара невина птица пцуе како ѓавол, никако да се опамети. Би пцуела таа и пред самиот свештеник, Джон притоа побожно се прекрстуваше оставајќи на тој начин впечаток на навистина добар човек. За сето тоа време поседникот и капетанот Смолет и натаму беа во затегнати односи. поседникот тоа не го криеше, го презираше капетанот. Овој од своја страна зборуваше само кога ќе се побараше од него по име, а и тогаш остро, кратко и суво, без да се растура со зборови. Кога ќе беше притиснат в кјош, признаваше дека изгледа сгрешил – Кога беше во прашање екипажот, некои од нив беа вредни баш како што посакуваше, а дека однесувањето на сите беше доста добро. Од лагјата беше просто одушевен. Таа е поисправна од колку што човек би имал право да очекува својата венчана жена, но, додаваше, се што можам да речам е дека се уште не сме се вратиле дома, а патот не ми се допаѓа. Во таквите случаи големо поседникот се свртуваше од него и кревајќи ја високо главата почнуваше да чекори горе-долу по палубата. Само продолжи така човеку, па ќе експлодираш, ќе речеше тој. Често не следеше невреме, при што се покажаа добрите особени на Хиспаньола. Екипажот беше сосема задоволен. Да не беше тоа така, тешко со него ќе се излегуваше накрај, бидејќи верувам дека ни на еден брод – Не се толку размазени морнарите дури уште откако Ној тргнал на пат со своите. За најмала ситница се служеше дупли грог, а пудинг, например, само ако големо поседникот слушнеше дека на некого од луѓето му е роден ден, додека едно буре со јаболка се ногеше постојано на палубата, така што секој од нас можеше да се послужи секогаш кога ќе посакаше. До сега немам видено никакво добро од тоа, му рече капетанот на докторот. Да се размази екипажот е исто што и да се направат ѓаволи од нив. Но, како што ќе чуете, известно добро сепак видовме од бурето. Да не беше тоа, не ке можевме да се подготвиме и сите ќе изгиневме заради предавство. Еве како се случи тоа. Наидовме на ветар што дуваше кон запад, што и ни беше потребно за да стигнеме на островот. Нема да ви го кажам точниот правец во поединости, главно добро не следеше, додека ние ден и ноќ внимававме кога ќе видевме копно. Според пресметките, требаше веќе таа ноќ, а најдалеку другиот ден до пладне, да го забележиме островот со скриеното богатство. Правецот ни беше југ-југозапад, ветерот дуваше од страната, а морето беше мирно. Хиспаниола напредуваше рамномерно од време на време, нуркајки го својот клун, додека зад не остануваа безброј капки како фина магла. Се беше во најдобар ред. Одлично бевме расположени. Се близеше крајот на првиот дел од нашата авантура. Својата работа ја завршив веднаш по заоѓањето на сонцето и заминувајќи да си легнам, посакав да каснам јаболко, та отидов на палубата. Наблюдувачот будно внимаваше дали во далечината ќе го забележи островот, а крмарот, зурејќи кон страната на едрата свртени кон ветрот, тивко подсвирнуваше некоја арија за себе, додека се друго беше мирно освен удирањето на брановите. Бидејќи бурето беше доста високо за мене, морав да влезам внатре за да можам да одберам барем едно од оние малку останати јаболка. Но седејќи долу во мракот, било заради роморењето на брановите кои го удираа бродот или заради лулањето на лагјата, заспав или баш сакав тоа да го сторам. Кога некој седна на самото буре, И штом тој се потпре со грбот на него, тоа се заниша и баш кога сакав да излезам, човекот почна да зборува. Го познав гласот на Силва и бидејќи слушнав само неколку збора, ја сменив одлуката и решив во никој случај да не се појавувам. Останав таму каде што бев треперејки и слушајки љубопитен, а здрвен од страв, бидејќи од првите неколку збора разбрав дека само од мојата присебност зависат животите на сите честни луѓе на бродот. Глава 11. Што слушнав од бурето? Не, не јас, рече Силва. Флинт беше капетан, а јас подофицер. Од истиот Плутон Пју го изгуби видот, а јас ногата. Тоа беше вистински хирург, тој што ми е исече, од колеч. И се така, латински сипеше од ракав и што уште не. Но го бесија како пес и го исушија на сонцето како и сите други на, на Корсо Кастл Роберцовите луѓе ги именуваа имињата на своите бродови, како што беше случај со Royal Fortune и така натаму, што се однесува до мене како што е бродот наречен, така и нека си остане. Така беше и со Касандра, со која се вративме од Малбара, бидејќи Ингланд го поведе вице-кралот на Индија, така и со Валрус, флинтовиот стар брод кој што го гледа в пон со крв и претворен со злато си да потоне. Ах, воздивна драгиот глас, поред кој го припознав најмалиот морнар на бродот, кој очигледно беше сосема магепсан. Тој Флинт, тој беше цветот на гусарите. Девис исто така беше сила. Му одговори Силва, но јас не пловев со него. Првин со Ингланд, потоа со Флинт, тоа е мојата историја. А сега да кажам за својата сметка, ако може така да се каже. Моите 900 од Ингланд и 2000 од Флинт во суво злато – Оставени се да знаеш на сигурно место. Тоа не е лошо за човек кој немал никој особен чин. Сето тоа лежи во банка. Каде ли се сега луѓето на Ингланд? Не знам, а каде се на Флинт? Па ете, повеќето од нив се на овој брод, желни да ја покажат својата храброст, неколкумина просто молеа да им се даде прилика. Гледаш стариот пју кој го изгуби видот и го сметаше тоа за срам, трошеше 1200 годишно, како лорд во парламентот. Каде е тој сега? Па, умре, но погјаволите само две години пред да стапи на служба кај Флинт просто умираше од глад. Просеше, крадеше, пресекуваше грклени, па сепојак бога ми гладуваше. Па да, тоа ништо не му помогна, рече младиот морнар. Ништо не може да им биде од полза на будалите, тоа можам да ти го речам. Тоа и ништо друго, подвикна Силва. Но сега слушај, ти си на вистина млад, но вистинска видра. Го забележав тоа веднаш штом те видов и ќе ти зборувам како човек. Можете да си замислите како се чувствував слушајќи како овој проклет стар гусар му се обраќа на овој морнар со истите ласкави зборови како и мене порано. Мислам би го убил само да бе во состојба да го сторам тоа, но тој продолжи, не предпоставувајќи дека некој прислушкува. Еве како живеат джентлмените на среќата. Многу ризикуваат, секогаш можат да стигнат на бесилка, но јадат и пијат како принцови, а кога патувањето завршува, во џебовите имаат стотици златници на место обични пезоси. Се разбира, поголемиот дел тие го трошат на рум и на други безвредности, а потоа повторно се враќаат на море само во своите кошули. Јас меѓутоа не правам така. Се оставам настрана, нешто овде, нешто таму, но никаде многу – да не предизвикам сомневање. Јас имам 50 години, но кога еднаш ќе се вратам од ова патување, ќе бидам вистински джентлмен, а и време е, ќе речеш. А, но јас и досега доста добро живеев, никогаш ништо не си ускратував. Спиев на меки душеци и цело време јадев одбрани работи, освен кога бев на море. А како почнав? Како обичен морнар, баш како сега ти. Добро, рече овој другиот, Но овие пари што сте ги ставиле настрана сега отличле по гјаволите, зар не? По ова не смеете веќе да се појавувате во Бристол. Зошто? Каде ти предпоставуваш дека тие пари се наоѓаат? Прашува, посмешливо Силва. Па, во Бристол, во банките и ваму таму. Беше таму, синко, рече готвачот. Беше се додека неа кренавме котвата, но сега е кај мојата стара – Дубија го продадов, а мојата стара девојка веќе отиде таму каде што треба да се најдеме. Би ти кажал каде, бидејќи имам доверба во тебе, но на другите момци би им било криво што тоа токму тебе ти го доверил. Но на другите момци би им било криво што тоа токму тебе сум ти го доверил. Но можеш ли да и веруваш на својата жена? Джентлмените на среќата, обично малку си веруваат еден на друг, а имаат и право – но јас работам на свој начин, да, на свој. Кога некој морнар би предал нешто, мислам нешто за мене, мрак би го проголтал. Ти велам некој се плашеа од Пју, некој од Флинт, но Флинт се плашеше од мене, Бога ми се плашеше. Немаше погруп екипаж од оној на Флинт и на самиот ѓавол би му било одвратно со таков екипаж да се најде на море. Сега, ти велам не сум од луѓето што сакаа да се фалат и сам гледаш каков сум во друштво – но кога јас бев подофицер, луѓето на Флинт беа како овчички. Ха, на бродот на стариот Джон сигурно си за себе. Сигурен си за себе? Добро, сега ќе ти речам, одговори младичот. Ни напола не ми се бендисуваше оваа работа додека не разговарав сега со тебе, Джон. Еве ти е. сега мојата рака. Храбар си ти момчак и бистар, А подобар изглед за джентлмен на среќата си не сум видел со своји очи, рече Силва, ракувајќи се така срдечно што целото буре се тресеше. Сега веќе почнав да ги разбирам нивните изрази. Джентлмен на среќата го викаа, ни помалку ни повеќе, обичниот гусар, а малата сцена на која присуствував скриен, представуваше последна сцена на придобивање еден од чесните морнари, може би последниот од тој вид на бродот но по ова прашање наскоро малку здивнав. Силва свирна, а веднаш потоа се појави некој трет човек и седна со него. Дик е наш, рече Силва. О, знаев дека ќе биде на наша страна, одговори гласот на Израел Хенц. Не е Дик Будала. Тој го испреврте тутунот од вуста и плукна. Но слушај, барбекју, продолжи тој, би сакал да знам колку ние вака ќе чекаме како некои проклети магариња. Доста го трпев овој капетан Смолет, долго ме мачи. Погеволите со него. Би отишол фино во таа нивна кабина, би се раскомотил и добро би се напил. Израел, му се обрати Силва. Со главата никогаш не си се служал добро, но мислам дека можеш добро да слушаш, се разбира, имаш големи уши. Значи, еве што имам да ти кажам. Внимавај што работиш, зборувај тивко и биди трезен се додека не дадам знак а биди сигурен дека тоа ќе го сторам, синко мој. Па не велам дека нема промамра овој, она што прашувам е кога, тоа би сакал да знам. Кога, погјаволите, викна Силва. Па ако баш сакаш да знаеш, ќе ти кажам. Во последниот момент што ќе биде поволен за тоа, ете тогаш. Ете тој капетан Смолет е морепловец што не можеш да најдеш подобар. А големо поседникот и докторот ја имаат мапата. Не знам каде ја држат, знам ли? Ке речете не знаеме ни ние според тоа нека тие двајцата убаво го пронедат богатството и нека помогнат да се натовари. Тогаш ќе видиме што ќе правиме понатаму. Да сум сигурен во сите вас, ѓаволски синови би го оставил капетанот да не врати барем половина пат пред да нападнеме. Зошто мислам дека сите на бродов сме мурнари, рече младиот Дик. Подобро речи обичен екипаж, упадна Силва. Можеме да го возиме бродот, но во кој правец? Тоа е она што ни недостасува, на секого од нас. Кога само јас би се прашувал, би го оставил капетанот да не доведе, во најмала рака до ветерот кој сам би не одвел каде што сакаме. Тогаш не би дошло до некоја лоша пресметка и до лажичка вода на ден. Но добро ве познавам и ќе завршам со него уште на островот, веднаш том го натовариме златото, макар што е тоа штета. Знам дека се срехни само кога се пијани и срцето ме боли што морам да пловам со луѓе како што сте вие. Полека, полека, долг Джон, извика Израел. Што се лутиш сега? Па што мислите, колку големи бродови сум видел со своји очи како пропаѓаат и колку мурнари како умираат пржејки се на сонцето, викна Силва. А се само заради тоа брзање, брзање, брзање. Ме слушате ли? Сум научил две-три работи на море кои мораат да се знаат. Треба да се одреди правецот и да се фати поволен ветар. Тогаш сме без грижа, но вие не сте за тоа. Ве познавам. Следниот ден би ги наполниле устите со рум и би отишле на бесилка. Познат си како некој вид проповедник Джон, но постоеле и други кои можеле да ракуваат и да ги употребуваат работите исто толку добро колку и ти, рече Израел. Сакале да се пошегуваат, не биле ни светци, по некој куршум им одлетал од рака, впрочем, како кај сите вистински гусари. Така значи, го прекина Силва. А каде се сега тие? Пју беше таков, но умре како просијак, а Флинт го уби румот на савана. Да, беа тоа добри момци, само каде се сега? А кога ќе ги пофаќаме, што ќе правиме со нив, праша Дик. Е, тоа ми се допаѓа, викна готвачот восхитувајќи се. Вистинско деловно прашање. Па, што мислиш? Да ги оставиме на некој пуст остров? Така би направен Ингланд или сите да ги спотепаме како што правеа Флинт и Били Бонс. Били беше сила за тие работи, рече Израел. Мртвите не зборуваат, би рекол, но сега и тој е мртов, а се сеќавам груб груз, гусар од Били не видело ни едно пристаниште. Имаш право, рече Силва. Беше груп и готов на се, но запомнете го ова, јас сум мирен човек, би се рекло джентлмен, но бидејќи е работата овој пат сериозна, гласам за смрт. Должноста е должност, другари, се разбира, кога ќе се повлечам во мирен живот и кога ќе се возам со својата кола. Не би сакал да ми се појават овие неповикани како ѓаволи при молитва. Реков ќе чекаме, а кога ќе дојде време, ќе ја собереме својата жетва. Џон, извикна Израел удушевено, ти си вистинскиот човек за оваа работа. Тоа ќе можеш да го кажеш кога ќе бидеме готови Израел, но барам една работа – Го сакам Трилоуни. Ке му ја откинам онаа говецка глава со овие раце. Дик, додаде прекинувајки, де скокни и подем едно јаболко да ја наквасам устава. Можете да го замислите стравот што ме е спопадна. Сакав да скокнам и да се дадам во бегство што секако и би го сторил да имав сила, но срцето и нозете ме издадоа. Слушнав како дих се подкрева, но тогаш никој го запре до мене допре гласот на Хенц. О, остави, Нема сигурно да цмукаш јаболко како некое бебе, подобро да испиеме малку рум. Дик, рече Силва, тебе ти верувам, еве ти клуч. Во мојата кабина ќе најдеш буренце, наполни едно шише и донеси горе. Иако умрен од страв, сепак помислив дека тоа е изворот од каде што Роу се снабдува со алкохол од кој ќе му дојде крајот. Штом Дик се и Израел и готвачот почнаа да шепотат. Иако можев да слушнам само по некој збор, дознав една важна новина. Меѓу одломките ја слушнав јасно целата реченица. Ниеден повеќе не можеме да убедиме. Според тоа, дојдов до заклучок дека на бродот сепак се уште имаше сигурни луѓе. Кога Дик се врати, додека шишето преминуваше од рака во рака, првин пиеа за среќа, потоа за мир на душата на добриот стар Флинт, а Силва зборувајки, ова за наше здравје и за многу плен, испи неколку голтки. Токму во тој момент нешто зад мене засвети. Кревајки го погледот, ја забележав полната сребренаста месечина, чија бледа светлина се одбиваше од предното крило, а рече си во исто време се слушна гласот на извидникот на катар... катарката. Еј, земја! Глава 12 Воен совет. По палубата започна трчаница, чув тропање на вратите од кабините и чекори на морнарите од предниот дел на бродот. Искористувајќи го погодниот момент, излегов од бурето, завртив околу предното едро, ја претрчав палубата до крмата и стигнав на неизградениот простор истовремено со Хантер и со докторот, кој оттаму сакаат подобро да го видат копното. Речи си целиот екипаж беше веќе тука. Еден перчин магла се губеше како што се појавуваше месечината. Далеко југозападно од нас се гледаа два рида, оддалечени еден од друг околу 3 километри, а зад нив се издигаше трет рид, уште поголем, чиј врв беше заскриен од маглата. Сите три изгледаа стрмни и како купа. Ми се стори дека сонувам. Се уште не бев сигурен дека по еден таков страв сум останал жив. При тоа го слушнав капетанот како издава наредби. Клунот на Хиспаниола се помрнуваше за неколку степени спрема ветрот, се пловеше во правец која покажуваше капетановата намера да го заокружи островот од исток. Е, сега, луѓе, рече капетанот, од кога доведе се во ред, дали некој од вас порано го видел копното кое е пред нас? Јас го имам видено, рече Силва. Бродот на кој бев готвач овде земаше вода би рекол дека заливот е на југ зад некое островче. Така е, тој остров го викаат Костуров остров. Овде некогаш беше главната гусарска база, а еден од моите другари добро го познаваше островот. Оној рид на север се вика Јарбол. Има уште три што се нижат спрема југ, наречени се предно, главно и задно едро. Главното, оначи и врв се наоѓа во облаците, се вика Дулбија – Од него се извидуваше морската шир додека бродот уготвен се поправаше или се уредуваше. Овде гусарите ги доведуваа своите бродови кога требаше да ги исчистат. Имам овде една мапа, рече капетанот. Види дали одговара на ова место? Додека Силва ја земаше мапата во своите раце, забележав како му светат очите со вонредна жар. Меѓутоа знаев дека кога ќе фрли поглед на неа, ќе се почувствува разочаран. Тоа беше само копие што ја пронајдовме во ковчегот на Били Бун со сите податоци, имињата, височините и длабочините на водата наоколу, освен црвените крвчиња и писменото објаснување. Иако Силва сигурно беше многу разочаран, на него ништо не можеше да се забележи. Да, рече, точно одговара и многу добро е нацртано. Кој ли тоа можел да го стори? Мислам дека гусарите беа неспособни за такви работи. Аха, еве го пристаништето на капетан Кит, баш онака како што и јас и моите другари го нарекувавме. Силната струја оди кон југ, а потоа северно покре западниот брег. Се разбира имате право, рече, што го обкружувате островот, зашто ако сакате да застанете и да го прегледате бродот, подобро место од ова не може да се најде. Благодарам, рече капетанот Смолет – Подоцна ќе те повикам ако ми затребаш, сега можеш да одиш. Бе восхитен од ладнокрвноста на Џон и признавам се исплашив гледајќи дека ми приоѓа. Се разбира, не можеше да му биде познато моето прислушкување од бурето, а сепак се ужаснував од неговата свирепост, од воличноста и мокта, така што кога ја спушти раката на моето рамо, одвај успеав да го совладам тресењето. А, рече, прекрасен овој остров, Убаво местенце за на момчек како што си ти. Ке се капиш, ке си скачуваш на дрвјата, а можеш да ловиш и диви кози, гледајќи таму се сетив на своето детство. Просто ја заборавам оваа дрвена нога. Прекрасно е да се биде млад. Кога ќе посакаш малку да го истражиш островот, само кажи му на стариот Джон, тој ќе ти подготви ужина. Откако најсрдечно ме подчукна по рамото, замина од кај мене и набрзо видов како слегува по скалите. Капетанот, големопоседникот и докторот Лейсви разговараа на командниот мост и, иако горев од желба да ги известам за се што слушнав, не се осмелував отворено да ги прекинам. Додека измислував некоја неупадлива причина за тоа, ме викна докторот. Го заборавил лулето долу, а бидејќи беше роб на тутунот, посака да му го донесе. Но што му придов така близко што можев да зборувам без опасност, некој да не чуе, реков брзо – Докторе, викните ги капетанот и поседникот долу во кабината и тогаш под било каков изговор побарајте ме. Имам да ви кажам страшни работи. Докторот на тоа малку се тргна, но веќе во следниот момент владееше со себе. Благодаран Джим, рече гласно. Тоа е се што сакав да знам. Како да добил одговор на некое свое прашање. Веднаш потоа се сврти на петици и им се придружи на другите двајца. Видов дека разговараат и иако никој од нив не покажуваше некакво возбудување, ми беше јасно дека мојата молба им е соопштена. Набрзо капетанот го викне Джоб Андерсон и му нареди целиот екипаж да го викне на палуба. Момчиња, им се обрати капетанот, штом сите беа на собир. Имам да ви кажам два-три збора. Целта на нашето патување е копното кое го гледате поседникот Трилоуни, како што сите знаете, е многу дарежлив човек, а бидејќи му реков дека секој човек на бродот ја исполни својата должност како што само може да се посака, тој, докторот и јас ке слеземе долу во кабината да испиеме по некоја чаша во ваше здравје и за ваша среќа. По желба на поседникот, вие ќе бидете послужени со грок, а јас се надевам дека ќе го испиете за наше здравје – Мислам дека е ова добро од големо поседникот и ако се согласувате ќе го поздравиме со три пати ура. Се разбира, следеше поздравот и тоа така громогласен и од се срце што морам да признам ми беше тешко да верувам дека овие исти луѓе коваат заговор, подготвувајќи се да не убијат. Уште едно ура за капетанот, викна долгиот Џон, од кога одушевувањето беше смирено. Овој предлог исто така беше радо прифатен. Веднаш потоа тројцата джентлмени слегоа долу, а малку подоцна еден морнар јави дека Джим Хоукинс го викаа да слезе долу во кабината. Ги најдов како седат околу округла маса на која стоеше шише шпанско вино и чиније со суво грозје. Докторот, павкајки чат од своето луле, ја држеше периката во скутот, што беше, тоа го знаев, сигурен знак на неговата вознемиреност – Бидејќи ноќта беше топла, прозорецот беше отворен и можев да го видам блесокот на месечината врз трагата што бродот ја оставаше зад себе. Значи, Хоукинс, рече големо поседникот, имаш нешто да ни кажеш, зборувај. Се разбира, послушав и раскажав накратко се што слушнав. Никој не ме прекинуваше, ниту направи било какво движење, но затоа ме гледаа без да трепнат. Джим, рече докторот од кога завршив, седни. Ме натера да седнам на масата заедно со нив, ми турија чаша вино и ми ги наполнија рацете со суво грозје. Сите тројца поклонувајќи се испија во моје здравје за моја среќа и храброст. Сега, капетане, рече големо поседникот, признавам дека вие имавте право, а не јас. Согледувам дека испаднав магаре и чекам на вашите наредби. Не поголемо од мене, одговори капетанот. Никогаш не сум чул човек кога чувствува дека се подготвува побуна, чии знаци се видливи да не превземе мерка, но овој екипаж на вистина не го разбирам. Капетане, се замеша докторот, дозволете да ви кажам, ми се чини дека овој Силва е впечатливо бистар човек. Би изгледал тој уште повпечатлив кога би висел на бесилка, одговори капетанот. Но овој разговор кон ништо не не води би требало да се направат две-три работи кои со дозвола на господинот Трилоуни ќе ги навестам. Вие сте овде капетан, наше е да ве слушаме, рече ласкаво поседникот. Прво, почна капетанот, мораме да продолжиме назад, не се може. Кога би наредил бродо да се сврти назад, веднаш би не нападнале. Второ, имаме време. Во најмала рака, се додека не го најдеме богатството. Трето, сепак располагаме со мина верни луѓе. Значи, порано или подоцна мора да дојде со борба. Врз основа на тоа, предлагам тој ден да биде оној на кој тие најмалку ќе се надеваат. Мислам дека можеме да сметаме на вашите слуги, господине Трилоуни. Исто како на мене, изјави големо поседникот. Тројца, собираше капетанот. Што со нас прават се думина ако го сметаме и Хоукинс, Значи сега е прашање колку мина чесни има меѓу екипажот. Веројатно луѓето што ги нашол трилогни пред да најде на Силва. Не би рекол, забележа големо поседникот. Хенц е еден од нив. Мислев дека на Хенц може да му се верува, додаде капетанот. И кога човек ќе помисли дека се тие вистински англичани, го прекина големо поседникот селејки на гусарите. Ми доаѓа просто да го кренам овој брод во воздух. Значи, господо, рече капетанот, се што би имал да кажам се состои во следното. Мораме да бидеме мирни и да внимаваме на секое нивно движење. Знам дека е тоа напорна работа и би било многу подобро веднаш да дојде до пресметка. Но тоа ништо не ни помага. Затоа мораме да правиме се што е неопходно додека не дознаеме кој е со нас. Ете, тука Джим може да ни помогне повеќе од секој друг – луѓето со него слободно се однесуваат, а тој е прона... прониклив момчак, рече докторот. Хоукинс, во тебе се полагаат големи надежи, додаде големо поседникот. Се чувствував прилично безнадежно, знаев дека сум безпомошен, а сепак според чудниот стек на околностите, токму со моја помош дојдовме до спасот. Во меѓувреме, макар што долго го разгледувавме тоа прашање, дојдовме до заклучок дека од 26 колку што вкупно бевме на бродот, само се думина бевме оние на кои со сигурност можеше да се смета. Од тие се думина, едниот беше момче, така што возрастни луѓе на наша страна имаше 6 мина, а на нивна 19. Трет дел, мојата авантура на островот. Глава 13. Почеток на авантурата. Кога следното утро се качев на палуба, изгледот на островот беше сосема поинаков. Иако ветерот имаше сосема престанато, видов дека во текот на ноќта сме совладале голем дел од патот. Бевме укотвени околу половина милја југоисточно од нискиот источен брег. Голем дел од површината на островот го покриваше шума со сиво-зелена боја. Оваа воедначаност се прекинуваше на некои места во заливчињата каде што се појавуваа песочни јазици или пак од многуите високи борови што растеа одделно или во групи. Но општиот изглед сепак беше едноличен и тажен. На таа вегетација се издигнуваа ридишта со голи камените врвови. Сите беа со чудна форма, а Дулбија за околу 100 до 150 метри повисок од другите исто така изгледаше необично стрмен, издигнувајќи се остро од сите страни со нагло осечен врв што стоеш оставаше впечаток на постамент на некој споменик. Хиспаниола осетно се нишеше на океанските бранови. Едрата чкрипеа, крмата се движеше таму-ваму, а целиот брод крцкаше, ечеше и се тресеше. Морав да се придржувам. Пред очите се ми се вртеше бидејќи иако бев доста добар морнар додека бевме во движење, ова стоење во место и нишање како океано да си игра со некое шише, не можев да го поднесам, а да не ме обземе некоја мака и лесна несвестица, особено изутрина кога стомакот ми беше празен. Може би заради тоа, а може би заради изгледот на островот, неговите сиви меланхолични шуми, дивите, Камените врвови и брановите што се пенеа и шумеа крај стрмниот брег. Иако денот беше сончев, а околу нас облетуваа галеби факајки риби и крикајки. Се чувствував тажен и ја мразев од тој прв поглед и самата помисла на островот со скриеното богатство. Иако би се помислило дека би требало да бидам среќен што се истоварувам по така долгиот пат на море. Тоа утро имавме пред себе доста досадна работа – Од ветрот немаше ни трага, требаше да ги спуштиме чамците и да весламе за Хиспаниола да се одвлече 3-4 милји околу островот, а потоа низ еден тесен премин да влеземе во заливот зад Костуровото островче. Доброволно се пријавив за еден од чамците, иако се разбира, не беше тоа работа за мене. Горештината беше неподнослива, а морнарите грдо мрмореа при работата. Андерсон, на кого му беше доверена командата над чамецот во кој се наоѓав јас, наместо да одржува ред, псуеше погласно од сите други. Па, рече, проследувајќи го тоа со пцовка, ни ова не ќе трае вечно. Тоа беше лош знак. Се до денеска луѓето ја извршуваа работата со волја. Меѓутоа сега штом го видоа островот, се виде дека дисциплината нагло попушта. За до тоа време долгиот Џон стоеше покрај крмадар, крмарот, помагајќи му го да го спроведе бродот го познаваше преминот како дланката на својата рака. Ниеден момент не се поколева иако водостојот доста се разликуваше од податоците од мапата. Овде осеките се многу силни, рече, а преминот е подкопан што би се рекло како со лопата. Најпосле, Хиспаниола ја доведовме токму до местото кое на мапата беше означено со Ленгер, одалечено околу 500 метри од двата брега. Дното беше покриено со чист песок, Кога нашиот ленгер плисна во водата, се крена облак од птици што запиштија. Известно време кружа над шумата, но потоа брзо се спуштија и одново завладеа мир. Околу местото каде што запревме, копното беше покриено со шума, што стигнуваше до самата вода. Брегот беше рамен, обрабен со врвовите на ридијата што се гледаа во далечината, што создаваше некој вид амфитеатар, ако можеме така да го наречеме. Во ова езеро се сливаа две мали поточиња, додека природата на тоа место беше необично зелена. Од бродот не можеше да се види куќата ни оградата од колја. Се беше зацкриено од дрвјата и да немаше објаснување во мапата ќе не изгледаше како да бевме први луѓе кои од настанувањето на островот се истовариле овде. Воздухот сосема мируваше и не се слушаше никаков глас, освен шумењето на брановите кои доаѓаа до брегот и удираа во далечените карпи. Над заливот лепдеше некој чуден мирис на застојаност. Тоа беше испарувањето од на, наквасените лисија и стебла кои скапуваа. Забележав дека докторот го намирисува воздухот, муртејки се како да имаше наблизу расипано јајце. Не знам дали ќе го најдеме богатството, рече, но сигурен сум дека овде има маларија. Како што реков, Однесувањето на луѓето додека бевме во чамците беше доста лабаво, а сега при враќањето на бродот стана опасно. Лежа во групи по палубата и мрмореа. И на најмалата наредба одговараа со мрачни погледи и површно безволно ја извршува. Тоа преоѓаше дури и на верните луѓе и ниеден не се осмелуваше да го поправи другиот. Беше јасно дека побуната, заканувајќи се, ни се приближуваше како дождовен облак. Освен ние, Опасноста ја забележуваше и долгиот Џон. Гледавме како приоѓа од една до друга група и им дели добри совети, давајќи се за себе за при, давајќи се себе си за пример. Просто се надминуваше себе си во љубезноста и во желбата да се најде на услуга. Секому се насмевнуваше. Кога ќе слушнеше некоја заповед, во истиот момент ја зграбуваше својата патерица и весело одговараше. Разбирам, разбирам. Кога немаше работа, се едно пееше песна по песна, обидувајќи се на тој начин да го сокрие незадоволството на другите. Од се што можевме да забележиме тоа тажно попладне, најлошо ни изгледаше очигледната загриженост на долгиот Джон. Во кабината одржавме совет. Големо поседнику, рече капетанот, ако издада макар уште една заповед, ке дојде до судир. Значи, ако им подвикнам, ке не нападнат. Ако молчам, Силва ќе забележи дека нешто знаеме. Тогаш играта ќе биде изгубена, ни останува да се потпреме само на еден човек. На кого мислите? праша поседникот. На Силва, одговори капетанот. Кој сака, како и сите ние, да ја зашаб... забошоти работата. Ако му се даде прилика да ги убеди, тој тоа сигурно ќе го постигне. Јас предлагам тоа да му го овозможиме на тој начин што на екипажот ќе му дадеме слободно попладне на островот. Ако сите одат, ќе излеземе некако на крај со бродот. Ако никој не појде, ќе седиме во кабините и Господ нека ни биде напомош ако некој сепак излезат. Запамтете ми ги зборовите, на бродот ќе се вратат питоми како јагниња. Предлогот беше прифатен. На сигурните луѓе им беа дадени полни пиштоли. На Хантер, Джојс и Редрат им ја доверивме тајната која ја примија со многу малку изненадување и со помалку страф од колку што очекувавме – Потоа капетанот се качи на палубата, упатувајќи му ги на екипажот овие зборови. Момчиња, денот беше многу жежок, сите сме уморни и нерасположени. Малку прошетка по брегот никому нема да му штети. Чамците се се уште во водата. Можете ги земете и кој сака може ова попладне да го помине на островот. Како знак за враќање ќе испукаме еднаш половина час пред заоѓање на сонцето. Верувам дека наивно мислеа дека штом ќе слезат, богатството ќе се создаде пред нив, бидејќи за една секунда сите се најдоа на палубата, поздравувајќи го капетанот со ура, така гласно што ехото се враќаше од далечината, а птиците повторно се кренаа, крескајќи околу заливот. Бидејќи капетанот беше повеќе од задоволен од исходот, така што постоеше можност тоа задоволство да му се види на лицето. Тој брзо се повлече, оставајќи го Силва да го уреди заменувањето, мислејќи дека е тоа најдоброто што можел да го стори. Да останеше би морал да се преправа дека неа разбира положбата во која се наоѓаме. Беше јасно како ден дека Силва е водачон на овој бунтовен екипаж. Честните луѓе, а набрзо се уверив дека и такви има на бродот, мора да беа многу припрости. Подобро речено, Предпоставувам дека вистината беше во ова. Целиот екипаж со негодување гледаше на одлуката на своите коловодци, со тоа што кај некој негодувањето беше поголемо, а кај некој помало, а пак неколку минат главно добри луѓе не сакаа на никој начин да го извршат она што се бараше од нив, бидејќи едно е да се седи без работа и да се коваат планови, а сосема друго да се грабне бродот и да се убие извесен број невини луѓе. Во меѓувреме, Силва формира две групи. Шест мина останаа на бродот, а другите 13, меѓу кои се наоѓаше Силва, почнаа да слегуваат во чамецот. Тогаш ми светна една мисла која многу придонесе што денеска сме живи. Ми беше јасно дека штом Силва остава шест мина, дека нашите не ке може да го преземат бродот и да отпловат со него, а бидејќи останаа само шест мина, бев убеден дека јас тука не би бил од полза. Затоа решив да влезам во чамецот. Го сторив тоа колку што можев побрзо скокнав и кликнав во предниот дел на најблискиот чамец кој рече си во истиот момент тргна. Никој не сврти внимание на мене, освен најблискиот морнар кој рече «Ти ли си тоа, Джим?» Меѓутоа Силва од другиот чамец остро гледаше на нас и го постави истото прашање. Од тој момент почнав да се каам заради својата смелост. Се надпреварувавме меѓу себе – Бидејќи чамецот во кој што бев јастрена нешто порано и беше полесен, а и екипажот подобар изби далеку пред другите и набрзо удри со клунот во брегот меѓу дрвјата. Ја грабнав првата гранка, се префрлив со низи на помош и ја прснав во првиот шибјак, додека Силва и другите се наоѓаа уште 30 на метри зад нас. «Джим, Джим!» викаше по мене. Можете да замислите што правев, скокајки со пињајки се и кршејки гранчињата пред себе, трчав колку што можев, се додека не го изгубив здевот. Глава 14, првата пресметка. Се чувствав толку среќен што му избегав на долгиот джон, што со интересирање и задоволство почнав да ја разгледувам оваа чудна земја во која се најдов од кога одминав еден мочуришен појас полн со врби, рогози и чудни непознати шипјаци, се најдов на работ на отворениот брановиден и песочен простор, долг повеќе од 1 километар. Меѓу поголемиот број криви дрвја со големина на дап на тој простор растеше и некоја евла, но со бледи лисија како на врба. На другиот крај се истекнуваше еден рид со два необични остри врвови кои се одсликуваа на сонцето. За прв пат ја почувствував страста на испитувањето на непознати предлози. Островот беше ненасилен, другарите од бродот останаа зад мене, а пред мене само неми зверишта и птичишта. Одев ваму, од дрво до дрво, овде онде откривав непознато цвеќе, дури видов и змии од кои една ја крена главата и просска на мене слично на штракалка – Тогаш не ни предпоставав дека е тоа човеков смртен непријатен, опасна звечарка. Потоа најдов на некој грмушки, подоцна дознав дека е тоа жив дап, а растеше покрај жолтеника во црвените капини. Гранките му беа чудно извиткани, лисијата како кај рогоза, а се протегаше од врвот на едно округло песочно ридче и колку што се приближував до едно широко мочуриште со трскан из кое минуваше најблиското поточе на својот пат кон заливот, стануваше се поголема. Бариштето се испаруваше на силното сонце, а низ продирната измаглица се надзираа и трепереа линиите на дулбија. Одеднаш во трската се слушна никакво движење. Излета една дива пајка, по неа втора, а набрзо се крена цело јато, гагајки и кружејки над барата. Веднаш заклучив дека веројатно некој од нашите мурнари се приближуваа кон истото место од другата страна. И на вистина, не се излагав. Набрзо слушнав одалечени ниски тонови на човечки гласови, кои постепено стануваа се погласни. Ова се разбира ме исплаши. Така ползејќи стигнав до првиот дап, се склупчив како глушец и продолжив да наслушнувам. Според гласовите сватив дека се двајца – бидејќи неколку недоволно разбирливи зборови допреа до мене, додека гласот на другиот, на Силва, веднаш го познав, продолжи да зборува, истурајќи зборови како од ракав. Првиот само од време на време го прекинуваше. По тонот се чувствуваше дека разговараат, би се рекло нешто сериозно, но до мене се уште не доаѓаа разбирливи зборови. Најпосле веројатно запреа и седнаа, бидејќи не само што нивно приближување престана, туку почнаа и пајките да се смируваат и да слетуваат на своите места во мучуриштето. Помислив дека сум ја запоставил својата должност, а бидејќи веќе направив глупост додам да на брегот со овие авантуристи, најмалку што можев да сторам беше да прислушкувам. Мојот план и очигледната должност се состоја во тоа да им придам што е можна поблиску, користејќи се со погодноста што ја даваат грмушките. Правецот можев да го одредам не само по тонот на нивните гласови, туку и по движењето на пајките, докој по некоја се уште вознемирено леташе над нивните глави. Им приоѓав, ползејќи на сите четири, полека, но сигурно, додека најпосле, зиркајќи низ лисијата, го видов долгиот Џон Силва со уште еден од екипажот. Тој ше покрем очириштето на мал отворен простор, но доста затворен со гранки. Сончевите зраци му паѓаа баш на темето. Паларијата на Силва стоеше фрлена крај него на земја, а неговото мазно, свежо лице, светло од потта, беше свртено кон другиот со израз како за нешто да го преколнува. Другар зборуваше, ти си вистинско злато, златна грудка, тоа си ти. Да не сум те засакал како зеницата во своето око, мислиш ли дека би те предупредувал? Се е свршено, ништо не можеш да сториш ниту да поправиш. Се што сакам тоа е да ти ја спасам главата. А кога еден од оние дивјаци би знаел за тоа што би било со мене Том, кажи ми сега што мислиш, што би се случило? Силва рече оној другиот, а јас забележав дека е црвен во лицето. Говореше за рипнато како некој гавран додека гласот му затреперуваше како затегнат конец. Силва, ти си стар и чесен или барем уживаш таков глас, имаш пари, што е редко кај нас бедните мурнари. Храбар си или пак јас грешам, а сега сакаш да ми кажеш како си дозволил себе си да те водат овие неколку мина клетници. Ти не, што се однесува до мене, сигурно како што постојам поарно би ја изгубил својата рака отколку да работам спротивно на собствената совест. Во тој момент го прекина некој вик што стигна до нас. Најдов еден од чесните. Но гледај, ми се чини и уште еден – Далеку во мочиштето некој викаше. Можеше да се рече со истргнат глас, потоа уште еден по него, а потоа страшен долг крик, чие ехо неколку пати се одбиваше од карпите на Дурбин и се распадна во воздух. Одново се крена цел облак мочуришни птици, заскривајќи го погледот, а долго потоа, откако завладеа тишина, испреки... испрекината само со нивното слетување и со бучавата на врановите, Во далечината, тој смртен крик звонеше во моите уши. На тоа Том скокна како подбоден конј, но Силва воопшто не мрдна. Стоеше на истото место, лесно подпрена патеризата и го демнеше својот другар како змија спремна за скок. „Джон“, почна морнарот, подавајќи му ја раката во знак на поздрав. Рацете назад, викна Силва, скокнувајќи чекор на назад, брзо и вешто како некој гимнастичар. Добро, Џон, ќе ја повлечам ако баш сакаш. Нечиста совест те гони да се плашиш од мене. Но на вистина, кажи ми што беше тоа? Тоа, одговори Силва, смеша, смешкајки се встрана, повнимателен од било кога порано, додека очите му светка како искршено стакло на сонце. Тоа, о, мислам дека тоа беше Алан. На тоа кутриот Том настапи како херој. Алан, викна, Нека му е лесна земјата како на вистински морнар, што се однесува до тебе, Джон. Долго ми беше другар, но од сега не си ми веќе. Ке цркнам како пес, но вршејќи ја својата должност. Губивте Алан, зар не? Уби ме и мене ако можеш, јас те чекам. Со тие зборови ој храбар момчак му го сврти грбот на готвачот и тргна назад кон брегот. Но не му беше судено да стигне далеку. Силва, вреснувајки, Замавна со својата патерица и со сета сила ја фрли. Незиниот горен крај силно го погоди сиротиот Том токму меѓу плешките. Рацете му летнаа нагоре, тој офна и падна. Дали повредата беше смртоносна или не, никогаш не ќе се дознае. Сепак, заклучувајќи според тапиот пат, скршена му беше кичмата. Силва не му дозволи да се поврати. Вешто како мајмун, иако без нози и без патерица, Во следниот момент ве, веќе беше над него и два пати му го закачи ножот до рачката во телото кој не можеше да се брани. Го слушнав од својата скривница како збива, задавајки ги ударите. Не знам точно што значи да се падне во несвест, но во следните неколку мига ми се чинеше дека се се врти околу мене. Силва, птиците, дури и врвот на дурбин, се се превртуваше пред моите очи, додека вушите ми удираат звона и некои гласови од далечината. Кога дојдов на себе, чудовиштето го имаше шеширот на главата и патерицата под рака. Покрај него на земја лежеше неподвижен том, додека убиецот, не обрнувајќи на него ни најмало внимание, почна да го брише од тревата својот крвав нож. Бидејќи се друго остана неизменето, а сонцето и понатамо на милосрдно жареше над мучилиштето што се испаруваше и над врвовите на ридиштата, Со тешка мака се убедува в себе си дека едно убиство е извршено пред моите очи, а еден друг човечки живот е угаснат само миг пред тоа. При тоа, Џон извади некој свирче и некој купати дувна. Неговите модулирани звуци одлетаа далеко низ загреаниот воздух. Се разбира дека значењето на ова не ми беше познато, но во мене одново почна да се буди стравот. Мислев ке најдат повеќе луѓе и може би ке ме откријат. Убија веќе двајца чесни луѓе. Зар не би можел и јас да дојдам на ред после Том и Алан? Веднаш се извлеков од своето скришно место и почнав когу што можам побрзо и потивко да се повлекувам. До мене допираа повиците и одзивите на стариот гусар и на неговите другари кои како знак на опасност ми даваа крилја – Штом стигнав до чистината, се затрчав како никогаш порано, не обрнувајќи сметка за правецот, главно да се оддалечувам од убиецот, а во мене растеше стравот, се додека не се претвори речиси во избезуменост. Дали на вистина некој би можел да биде поизгубен од мене? Како ќе се осмелам да одам до чамецот кога ќе го чујам пукотот? Како ќе одам меѓу оние злотвори чии раце чадат од невина крв? Првиот што ќе ме види, ќе ми го скине вратот како на врабец. А од друга страна, зарем моето отсутство не би представувало за нив доказ за стравот, а според тоа и убеденост дека сум запознат со настаните. Се е свршено, мислев. Збогум Хиспаниола, збогум големопоседнику, докторе и капетане. Пред мене стоеше само смрта од глад или од рацете на овие гусари. За сето време трчав и не забележувајќи сум се приближил до подножјето на оној рид со два врва, наоѓајќи се така во делот на островот каде што живиот даб беше многу прореден и како според изгледот, така и според големината личеше на вистинско планинско дрво. Измешани со него имаше и неколку елки, некои од кои беа 15, а други 20 метри високи. Воздухот беше многу посвеж отколку во заливот покрај мочуриштето. Овде ново возбудување ме принудуваше да застанам, а срцето уште посилно ми зачука. Глава 15. Човек на островот. Од оваа страна на ридот, која беше многу стрмна и каменита, од ненадеж почна да се одронуваат камења и буфтајки меѓу дрвијата да паѓаат долу. Насочувајќи го и без да посакам погледот во твој, тој правец, видов некоја сенка и како брзо се заскрива за стеблото на една елка. Дали тоа беше мечка, човек или мајмун не може веднаш да оценам, беше нешто темно и влакнесто, само толку видов. Но стравот од оваа нова појава не ми дозволуваше да мрднам. Сега ми изгледаше како да сум отсечен од двете страни. Зад мене беа убиците, а пред мене ова чудно нешто кое демне. Почнав на непознатата опасност да ја давам предност над познатата. Силва ми изгледаше помалку страшен во споредба со ова шумско суштество. Затоа се свртив на петиците и гледајќи внимателно прекурамо зад себе, почнав да се повлекувам во правец на чанците. Само што го сторив тоа, оној створ одново се појави и заобилкувајќи ме на доста големо расстојање се виде дека сака да ми го пресече патот. Се разбира, бев уморен – но и на најодморен би му било залудно да се надпреварува со таков противник. Тоа суштество јуреше како срна од стебло до стебло, трчаше на две нозе како човек, но некако необично премногу наведнато. Па сепак беше тоа човек, не можеше веќе да има сомнение во тоа. Почна да се присетувам на приказните за човекојаците. На врвот од јазикот ми беше да викнам за помош, но самиот факт што тоа навистина беше човек – Без оглед на неговиот див изглед ми делуваше смирувачки, додека стравот во мене на помислата на Силва заземаше се повеќе замав. Сепак, погледнав наоколу дали можеби не би можел да се спасам, но размислувајќи за таа можност, ми светна во главата дека не сум голорак и дека со себе имам наполнет пиштол. Штом почувствував дека не сум сосема безпомошен, ми се врати храброста, се свртив и одважно тргнав кон овој пустиник. Додека се уште се решава в новој чекор, тој веќе се скри зад некое стебло, но мора внимателно да демнеш на мене, бидејќи штом тргна во негов правец, повторно се појави и за чекори во пресред. Тогаш одеднаш се поколеба, се врати назад, потоа пак напред и најпосле, што многу ме зачуди ме збуни, се фрли на колена и скрстените раце ги крена кон мене. Кога го видов тоа, одново запрев. Која си ти, прашав. Бенган, одговори со глас што шкрипеше како заргена брава. Кутриот Бенган кој последните три години не проговорил ни збор со жив човек. Видов дека е од бела раса, како јас, и дека изразот на лицето му е дури симпатичен. Кожата му беше опалена од сонцето, дури усните му беа темни, а очите на така опаленото лице имаа извонреден сјај. Од сите клетници што воопшто сум ги видел или сум ги замислувал, тој изгледаше најиспартален, а лиштата му се состоја од крпи од стара бродска цирада и некои други парчиња, а целиот тој склоп на крпеници се држеше заедно со помош на најразновидни нескладни копчиња, криви дрвени парчиња и врвки од суви црева. Околу појасот имаше кожен ремен со месинга на кокарда што представуваше единствена солидна работа на него – Три години викнав. Бродоломник ли си? Не друга рече. Оставен. Има слушнато за такви случаи и знаев дека оставен значи страшна казна што ја применуваа гусарите, а според која виновникот е истоварува на некој пусти и оддалечен остров само со нешто малку барут и сачми. Овде сум остан пред три години и од тога живеам од диви кози, капинки и остриги, каде и да се наоѓа човек, мислам некако ќе се снајде, но другар, изгорев за вистинска храна. Да немаш при себе парче сирење? Немаш? Многу ноки сум сонувал сирење, најчесто печен леп и се будев, чувствувајќи се излаган. Ако нешто повторно дојдам до брод, реков, ќе сирење колку што ти сака душата. За сето време ја допираше ткајнината на мојот капут и ми ја галеше раката, ги гледаше моите чевли и воопшто покажуваше детинска радост што се наоѓа во друштво со уште некој човек. Но на моите последни зборови тој изненаден се тргна. Ако никогаш повторно дојдеш до брод, велиш, повтори тој. Зошто? Кој те спречува? Знам, не ти беше мојот одговор. Па се разбира, викна, значи ти како се викаш другар? Джим, му реков. Джим, Джим, повторуваше муж незадоволен. Значи, Джим, животот толку ми беше тежок што би ти било непријатно за тоа да слушаш. Ете, на пример, гледајки ме, не би помислил дека мајка ми беше побожна. Па сепак, продолжи така беше. Бев учтиво побожно дете. Сега гледај што стана од мене, а се почна со железни парички на полјанката. Така, почна, но продолжуваше се натаму. Мајка ми ме советуваше и се предскажа. Така побожна, добра жена. Меѓутоа, Божја волја била да стигнам овде. На овој пусто остров размислував за се. Никој нема да ме види да пијам рум, но се разбира, ако ми се даде можност, ќе пробам малку само со за среќа. Веќе гледам начин како да станам добар. И Джим запре, осврнувајќи се околу себе и спуштајќи го гласот до шепотење. Богат сум, Сега ми стана јасно дека сиромавиот од осаменост почнал да полудува и мора тоа чувство да ми било изразено на лицето, бидејќи тој го повтори својот исказ многу убедливо. Богат, богат ти велам, уште нешто ќе ти кажам. Ќе те направам човек, Джим. Да, момче мое, ќе им бидеш благодарен на звездите кои те довеле прв да ме најдеш. Тогаш од ненадеж лицето му се смрачи, тој посилно ми ја стисна раката и го крена прстот заканувајки се. Сега, Джим, ке ми ја кажеш вистината, да не е тоа брод на Флинт? Тогаш низ главата ми помина срехна мисла. Поверував дека сум пронашал сојузник, та веднаш му одговорив. Не, бродот не е на Флинт. Флинт е мртов, но бидејќи ме прашуваш, ке ти ја кажам вистината. Има на лагјата некој од флинтовиот екипаж. Тоа и е несреќа за нас другите. Нели има и човек со една нога? Прошепоти. Мислиш Силва? Аха, Силва така се вика, да. Тој е готвач и исто така водач. Се уште ме држеше за зглобот на раката, а кога тоа му го реков, речи се ми ја искриви раката. Ако те испратил долгиот Џон, знам дека со мене е свршено, но што мислиш, што ќе биде со тебе? Веднаш донесов одлука и му раскажав се за нашиот пат и за тоа во каква каша се наоѓаме. Ме слушаше без речи си да трепне, а кога завршив ме погали по главата. Добро момче си ти рече, но како што гледам, во голема неволја сте, зар не? Ти само подпри се на Бенган. Бенган е човекот на кого можеш да се подпреш. Сега сметаш ли за возможно дека тој, твој голем опоседник, ќе се покаже великодушен во случај да му помогнам, бидејќи е како што велиш во голема неволја? Му реков дека големо посетникот е навистина многу добар човек. Да, но гледај, не мислам да ме стави за чувар на паркот или да ме облече во ливреја, тоа не е за мене. Джим би сакал да знам дали тој би се согласил да се раздели, да речеме, од 1000 фунти, од парите кои би можел да ги смета за свој. Сигурно дека би се согласил, инаку договорено е целиот екипаж да добие свој дел. А, рече, тоа ли ви е мирата. А изгледаше дека му се симнува товарот од душата. Зошто да не, викнав. Големо поседникот е джентламена, освен тоа, ако се ослободиме од овие никаквеци, сигурно ќе ни бидеш потребен на бродот. Сега ќе ти кажам уште нешто, продолжи тој. Само толку и ништо повеќе. Бев на бродот на Флинт кога богатството беше закопано. Тој и шест мина други со него, шест силни морнари поминаа на брегот речиси цела недела додека ние другите чекавме на стариот Валрус. Еден убав ден догледавме сигнал, а Флинт се појави сам во мал чамец, сам со завитка на глава. Сонцето штото го излегуваше, тој беше блед како крпа, но внимавај стоеше пред нас, а шесмината наши другари беа мртви, мртви закопани. Како го сторил тоа, на никого од нас не ни беше јасно. Може би биле тоа поединечни и ненадени убиства. Тој против шесмина. Били Бонс тогаш беше крмар, долгиот Джон подофицер. Тие го прашаа каде е богатството. А, одговори, ако сакате можете да излезете на островот и да останете таму Но што се однесува до бродот, продолжи, ѓавол нека го земе. Јас ја продолжувам потерата по друго богатство. Тоа беа неговите зборови, Джим. Значи, пред три години се наоѓав на еден друг брод што минуваше од овде. Момчиња, реков, овде е закопано богатството на Флинт, како би било да се истовариме и да го побараме? Капетанот беше против, но другите морнари се согласија со мене и така излеговме на брегот. Го баравме 12 дена, а секој ден се однесуваа се погрубо спрема мене, додека едно убаво утро не појдоа сите на бродот. Што се однесува за тебе, Бен Ган рекоа, еве ти пушка, лопатче и казма. Остани овде и барај го флинтовото богатство колку што ти е волја. Така, Джим, јас поминав од 2-3 години и за сето тоа време не каснав храна како што треба – А сега гледај, погледни ме, изгледам ли како морнар? Не ти велам ниту пак некогаш сум бил тоа. Кажувајќи го тоа, тој намигна и ме штипна за образот. Джим, ти само повтори му ги овие зборови на големиот поседник, продолжи тој. Ниту некогаш сум бил, баш така речи му. Три години бил на островот ден и ноќе, по сонце и по дошт. Понекогаш може би ќе помислел и на молитва, ќе му речеш ти. А често може би помислувал на својата стара мајка бидејќи е сигурно жива, така ќе кажеш. Но најголемиот дел од времето бил во потрага по нешто. Тогаш ќе го штипнеш еве вака. И тој најдоверливо одново ме штипна. Тогаш, продолжи, ќе му го кажеш ова. Ган е еден добродушен човек а има многу поголема доверба. Внимавај, многу поголема доверба во джентлмен пораѓање колку во овие джентлмени на среќата, бидејќи и самиот бил еден од нив. Па не разбрав се од ова што ми кажа, но тоа сега не е од некоја важност бидејќи не гледам начин на кој би стигнал до бродот. А, тука лежи зајакот. Имам јас еден чамец што го направив со овие две раце, а го чувам под белите карпи. Ако дојде до најлошото, можеме да се обидеме нешто со него кога ќе биде мрак. Охо, извика одеднаш, што е тоа? На вистина, иако до заѓањето на сонцето имаше уште најмалку час-два, островот одекнуваше од топовските грмотевици. Почна борбата, викнав. Трчај по мене. Почна борбата, викнав. Трчај по мене. Заборавајќи сусема на стравот, се затрчав кон заливот додека оставениот лесно климкаше покрај мене во своите крпи. Лево, лево, довикуваше. Држи лево, Джим, внимавај на гранките. Еве овде ја убив првата дивокоза. Не доаѓаат веќе тука, побегнаа од Бенган. За целото време додека трчавме продолжи да зборува не очекувајки, а и не примајки одговор. По известно време, по топовската канонада следеше пукање од пушки. Настана молк, а тогаш на 4 мили пред нас го догледавме бродското знаме како се вее над една шумичка. Четврти дел Барикада. Глава 16. Приказната ја продолжува докторот, како е напуштен бродот. Беше околу 12.30 часот, три звона, како што би рекле морнарите, кога два чамци со екипаж тргнаа кон брегот. Капетанот, големо поседникот и јас – Ја разгледавме состојбата во кабината. Да имаше знак, макар и за најмал ветер, би се фрлиле на бунтовниците што останаа со нас на бродот, би ја кренале котвата и би отпловиле кон морската шир. Меѓутоа, од ветер немаше ни трага, а за нашата безпомошност да биде целосна, влезе Хантер си јави дека Джим Хоукинс кокнал во еден од чамците и отишол на брегот со другите. Не ни помислувавме да се посомневаме во исправноста на Джим, но се загриживме за него. Со луѓе во таква состојба на раздразнетост постоеше мала веројатност дека момчето никогаш веќе ќе го видиме. Решивме да излеземе на покривот. Во сливниците смолата скоро вриеше. Речи си ми се смачи од одвратната смрдеја. Ако воопшто некаде има треска и дизентерија, мора да ја има во овој грозен залив. На предниот дел од палубата, мрморејки, седеа шесте никаквеци. На местото на брегот, каде што рекичката се влеваше во морето, се гледаа врзани лесни чамци, а во секој од нив по еден човек. Еден од нив ја подсвирнуваше Лили Булеро. Исчекувањето представуваше за нас голем напор. Затоа решивме Хантер и јас да го земеме чамецот и да одиме до брегот за барем нешто да дознаеме. Чанците на екипажот беа десно од нас, та затоа зависловме во правецот на местото означено на мапата како барикада. Луѓето што ги чуваа чамците се збркаа кога не видоа. Оно што подсвирнуваше наеднаш престана, а ние од нашиот чамец видовме дека нешто се договараат. Да го известеа Силва, се би би се свртило поинаку, но бидејќи наредбата изгледа била да не ги напуштаат чамците, решија мирно да останат таму каде што беа. Набрзо одново го чувме подсвирнувањето на Лили Булеро. Обилкувајќи еден истурен дел на брегот, ги изгубивме од вид. Набрзо потоа се истоваривме. Излегов и побрзав си трчајки со марама под шеширот, за да се заштитам од силното сонце и со наполнети пиштоли заради секоја сигурност. Не одминав ни стотина метри, кога ја видов барикадата. Еве како изгледаше. На врвот од едното округло риче беше изградена една мощна солидна барака. Од сите страни имаше пушкарници, а многу наблизу извор со бистра вода. Во бараката, според потребата, можеа да се сместат околу 40 луѓе. Секаде на околу просторот беше расчистен и заграден со копје во височина од 2 метри без никаков отвор. Ова ограда беше премногу јака за да може лесно да се собори – а беше поставена така што и самиот приот и пружаше заштита од можните напајачи. Луѓето што би се наоѓале во оваа дрвена куќа би имале предност, добро заштитени, а се што би им требало би била добра храна и будно внимание за да можат освен при целосно изненадување да и се спротистават и на цела чета. Особено ме заинтересира изворот – На Хиспаниола имавме удобни кабини, доста оружје, муниција, јадење и одлични вина, но она што ни недостигаше беше вода. Токму кога за тоа размислував, слушнав некој ужасен крик. Смртта за мене не представуваше новина. Бе во пеколот на војводата од Камберланд, дури и ранет кај Фонтонној, но почувствував дека срцето посилно ми зачука. Отиде Джим Хоукинс, помислив. Меѓутоа бев стар војник, а покрај тоа и лекар. Ние не смееме да покажуваме нерешителност во работата. Та веднаш донесов одлука и не губејќи време се вратив на брегот и скокна во чамецот. За среќа, Хантер добро веслаше, речи си летавме по водата, та брзо стигнавме до бродот и јас се качив. Се разбира, сите беа потресени. Големо поседникот седеше блед како крпа и добродушникот размислуваше во каква неволја не довел. Дури и на лицето на еден од оние мина се забележуваше дека не се чувствува најдобро. Ете, тој е сигурно новак, покажувајќи со главата во неговиот правец. Кога го слушна крикот, за малку што не падна во несвест, докторе. Мислам дека ќе не ќе ни биде потребно многу за да го придобиеме. Му го изложив на капитанот својот план и заедно се договоривме како да го спроведеме во дело. Го оставивме редрат во ходникот кој од кабините водеше во предниот дел на бродот и му дадовме три или четири наполнети пиштоли. Кантер го притера чамецот до отворот кај крмата, а Джојс и јас го полневме со оружје, со муниција, со врекички бисквити, со посолено свинско месо и со понекое шише конјак – На сето тоа го додадовме необходното сандаче со лекови. Во меѓувреме, големо поседникот и капетанот стоја на палубата. Набрзо го слушнавме гласот на капетанот. Хенц му се обрати. Двајцата имаме наполнети пиштоли и ако било кој од вас се обиде со некаков трик, ќе биде мртов. Се виде дека тоа ги збуни. Покусо со советување, еден по еден почнаа да слегуваат од палубата со намера очигледно да ни дојдат од зад грб. Но најдувајки таму на редрат, кој ги чекаше во ходникот, веднаш тргнаа назад. Сепак, набрзо забележавме дека една глава се подава од оздола. «Назад, Песу!» викна капетанот. Главата ја снима и за известно време од овие шест мина бевме мирни. За тоа време, Фрлајќи ги работите како што ни доаѓаа до рака, го наполнивме чамецот колку што можеше да биде дозволено. Потоа Джојс и јас слеговме во него и колку што можевме побрзо завеславме кон брегот. Здогледувајќи не и повтор пат, чуварите на чамците на брегот се вознемирија. Лили Булеро одново престана и токму кога нашиот чамец им се изгуби од вид, еден од нив скокна на брегот и исчезна. Решавав дали да го изменам својот план и да ја уништам нивните чамци, но се исплашив дека Силва и другите би можеле да бидат наблиску, така што целиот наш дотогашен труд би бил залуден. Набрзо стигнавме на брегот на истото место како порано, та да почнавме да ги пренесуваме работите во нашето идно утврдување. Тешко натоварени сите тројца го минавме кусиот пат и го фрливме товарот преку оградата. Тогаш, Оставајќи го Джојс да го чува на вистина еден човек, но со повеќе пиштоли, Хантер и јас се вративме до чамецот она што остана. кога без одмор го пренесовме целиот товар, тие двајцата зазедоа место во бараката, а јас, заложувајќи ја сета сила, завеслав назад кон Хиспаниола. Да се натовари повторно чамецот и да се завесла се чинеше поопасно од колку што на вистина беше – Гусарите беа помногубрени, но нашата предност лежеше во оружјето. Ниједен од морнарите на брегот немаше пушка. Си ласкавме себе си како ќе се пресметаме со нив неколку мината, ако ни дојдат на дометот на оружјето. Големо поседникот, сега сосема прибран, ме очекуваше на прозорчето кај крмата. Го прифати по водилото на чамецот, го врза и сите брзо повторно почнавме да го товараме – Свинското месо, барутот и бисквитите брзо ги сместивме, а потоа секој од нас, големо поседникот, Дерат, капетанот и јас, зедовме по една пушка и сабија. Другото оружје и муниција ги фрливме преку оградата в море, на чие чисто песочно дно светлиот челик се осјајуваше на сонцето. Во меѓувреме настапи осека и бродот почна да се врти околу својата котва. Од брегот каде што се наоѓаа чамците на екипажот доаѓаше слабо довикување. Иако тоа не храбреше во однос на Джојс и Хантер кои се наоѓаа доста источно, за нас ова беше сериозна опомена да тргнеме што порано. Редрат го напушти своето место во ходникот и скокна во чамецот кој беше подготвен и се чекаше само капетанот. Сега, момчиња, рече капетанот, ме слушате ли? Никаков одговор не доаѓаше од предниот крај на бродот. Тебе, Абрахам Греј, тебе ти зборувам. Сепак, одговор немаше. Греј, продолжи капетанот погласно, јас го напуштам овој брод и наредувам ти да тргнеш со својот капетан. Знам дека си во душата добар, а смеам да речам дека ни еден од вас не е толку лош колку што изгледа. Часовникот ми е врака, ти давам 30 секунди да ми се придружиш. Настана мала пауза. Ајде, мило моје момче, продолжи капетанот, немој долго да се колебаш. Мојот живот и животот на овие добри луѓе со мене се во голема опасност. Секоја секунда е важна. Од ненадеж се слушна врева и тепачка, а потоа Абрахам Грейсо и се котина на лицето излезе и потрча кон својот капетан. вас сум, рече. Последниот миг, двајцата скокнаа во джамецот и ние тргнавме. Се од бродот, но се уште не бевме во куќата, во нашето утврдување. Глава 17. Приказната ја продолжува докторот, последниот премин со чаметот. Овој премин сосема се разликуваше од сите предходни. Пред се нашиот, така да се каже, лонче од чамец, беше претоварен. Пет возрастни луѓе, од кои тројца, три лоуни, редрат и капетанот, беа мощни високи. Беше тоа премногу за него, а да не го сметаме барутот, свинското месо и вреките со двопек. Преку рабовите на задниот крај се прелеваше водата. Често моравме да исфрлиме, а моите панталони и полите на капутот уште не одминати 100 метри беа сосема мокри. Капетанот се погрижи да го рамнотежи нашето чунче, сега малку подобро лежеше на водата, но сепак одвај се осмелувавме да дишеме. Освен тоа, Действуваше и осеката. Силна струја, шумејки јуреше западно по заливот и јужно во правец на отворената шир, кон теснецот низ кој утрото влеговме. Дури и најмалите бранови представуваа опасност за нашиот претоварен чамец. Сепак, најлошо од се беше што струјата не отфрли од вистинскиот пат, така што постоеше страв дека ако и се препуштиме на волјата да го допреме брегот токму покрај чамецот, каде што гусарите можеа секој момент да се појават. Не ќе ни биде лесно да излеземе на вистинското место, му реков на капетанот. Јас ја држев крмата, додека тој и редрат веслаа. Осеката го влече. Дали би можеле да завеслате посилно? Не, чамецот би се превртил, одговори тој. Насочете го во тој правец, ве молам, држете го така се додека не се види некаков успех. Се обидов, не гледајќи дека струјата не носи западно, го свртев клунот кон исток, односно под прав агол спрема правецот кон кој требаше да одиме. Ако продолжиме со ова темпо, никогаш нема да стигнеме, реков. Тоа е единствената насока кон која треба да настојуваме, одговори капетанот. Треба да се оди спротивно, гледајте, продолжете. Ако му се препуштиме на ветрот, тешко е да се каже каде би го допреле брегот, а сосема е можно да не идеме на гусарите. Меѓутоа, ако продолжиме вака, струјата ќе попушти, а ние ќе можеме да се вратиме крај брегот. Веќе е послаба, рече Грейс, кој седеше напред. Би можеле да попуштиме. Благодарам, момче, како ништо да ни се случило. Сите премолчено се согласивме да постапуваме со него како со еден од нашите. Од ненадеж капетанот викна ми се чини со изменет глас. Топ, мислев на тоа реков сметајки дека му е на ум бомбардирањето на утврдувањето. Никогаш не ке можат топо да го изнесат на брегот, а дури тоа и да им успее, не би можеле да го влечат ни шумата. Погледнете зад себе, докторе. Сосема бевме заборавиле на таа можност. А гледај на наша вчудовиденост, Петерен неранимајковци се вртеа околу него, симнувајќи ја цирадата со која беше покриен, што беше уште положо. Истиот момент ми падна на памет дека барутот и муницијата за топот не ги фрливме во водата и дека им треба само една секира за да ги земат. Израел беше топчија кај Флинт, рече за сипнато Греј. За секој случај, го свртевме чамецот во правец на местото на истоварување. Толку веќе бевме одминале што без многу запнувања Можевме да го држиме правецот, но тешкотијата беше во тоа што на тој начин кон Хиспаниола бевме свртени бочно, бидејќи така добра цел за нишанење. Можевме да го слушнеме и да го видиме оној никаквец Израел Хенск, кога го фрлил ѓулето на палубата. Кој е најдобар стрелец? праша капетанот. Трилоуни, ладен како карпа, веднаш почна да ја полни својата пушка. Еј, викна капетанот, полека со таа пушка, инаку ќе се превртиме. Сите внимавајте на рамнотежата кога ќе нишани. Големо поседникот на нишани. Ние престанавме да весламе и се наваливме на другата страна, за да држиме рамнотежа. Ова го изведовме така добро што во чамецот не влезе ни капка вода. Се виде дека оние на бродот веќе го имаа свртено топот, додека Хенц, по покрај него, со набивачот беше најмногу изложен. Меѓутоа, немавме среќа. Тој се наведна токму во моментот кога големо поседникот пукна. Наместо него погоди друг, кој падна. Неговиот крик ги возбуди не само оние покрај него, туку и гусарите на брегот. Погледнувајќи случајно во тој правец, видов како истрчуваат од шумата и заземаат места во чамците. Еве ги, реков. Тогаш да запнеме, викна капетанот. Не можеме сега да гледаме на тоа дали ќе се превртиме или не. Се пропаја ако не стигнеме до брегот. Тргна само еден чамец. Екипажот на другиот веројатно ќе оди по брегот со намера да ни го пресече патот. Бога ми ќе мораат добро да трчаат, тие не ми задеваат голема грижа, туку топот. Тој е доста прецизен, големо поседник, укажете ни кога ќе на нишаните за да бидеме подготвени. Во меѓувреме за така претоварен чамец се одалечувавме брзо, а сепак многу малку вода влезе во него. Бевме веќе близко до брегот, 30 или 40 удари со веслата, веќе се гледаше песочен јазик што се што осеката го остави за себе кај една група дрвја. Веќе не моравме да се плашиме од гусарскиот чамец, веќе не задскриваше кривината. Осеката која така немилосрдно не задржуваше, сега ни беше од помош, забавувајки го напредувањето на нашите напаѓачи. Единствен извор на опасност представуваше топот. Кога би смеел, рече капетанот, би застанал и би скинал уште еден. Беше јасно дека ништо нема да ги поколеба да испукаат едно гјуле. Речи си и не се осврнуваа на својот убиен другар, кој меѓутоа не беше мртов, бидејќи видовме како се обидува да се отркала. Внимавај, викна големо поседникот, наведни се, прифати брзо капетанот. Тој редрат се наведнаа така брзо што клунот на чамецот отиде во вода. Во тој ист момент се разнесе топовскиот пукот, чиј одглас Джим го слушнал во шумата – Се разбира, пукањето на пушката на поседникот, заглушена од топот, не можело да се чуе. Никој од нас не знаеше каде падна гранатата, но според воздушната струја, што ја осетивме над главите и која делумно придонесе за превртување на чамецот, може да се рече дека просвири над нас. Чамецот сосема полека потона во плиткото, оставајќи ме мене и капетанот да стоиме во водата и да се гледаме во чудо, Другите тројца ги повлече со себе, но тие брзо станаа, се разбира, сосема мокри. Несреќата не беше страшна. Не беше изгубен ни еден живот, а до брегот можевме лесно да дојдеме. Но се што понесовме беше на дното, а за работите да изгледаат полошо, ни останаа за употреба само две од петте пушки. Мојата ја вчепив од колената и ја кренав несвесно над главата, што се однесува до капетанот како паметен човек Тој својата држеше држеше рамо, со прекинувачот нагоре. Другите три потонаа со чамецот. За неволјата да биде поголема, слушнавме гласови што се приближуваа ни шумата покрај брегот. Не само што ни предстоеше опасност да бидеме во ваква бедна состојба, одсечени од утврдувањето, туку исто така моравме да стравуваме дали Хантер и Джојс ке можат да се одржат ако бидат нападнати од десетина од оние. Знаевме дека Хантер е искусен и смирен, но де беше така и со Джойс, овој беше многу љубезен, и ако се земе дека беше слуга, беше учтив човек, вешт кога беше во прашање чистење на алиштата или на чевли, но сосема неподготвен воин. Имајќи го сето тоа наум, шлапкавме колку што можевме побрзо кон брегот, оставајќи го зад себе стариот чамец и речиси половината од нашиот барут и артиклите. Глава 18 приказната ја продолжува докторот, крај на борбата првиот ден. Брзавме и шумата што не делеше од бараката, додека по секој чекор гласовите на гусарите стануваа се појасни. Набрзо слушнавме како трчаат и ги кршат гранките минувајќи низ гастакот. Најпосле сфатив дека е само прашање на секунди кој прв ќе се дофати до оградата на нашето утврдување. Та трчајки ја погледнав својата пушка. Трилоуни е сигурен стрелец, дајте му ја својата пушка, капетане, реков. Кога му ја даде, Трилоуни, мирен и ладен, како што беше од почетокот на опасноста, подзастана само за миг за да види дали е се во ред. Тогаш, бидејќи видов од Игрей беше невооружен, му ја дадов својата сабија. Срцата на сите повесело ни зачукаа кога видовме како плукна во дланката, ги собра вегите и замафта низ воздухот. Поред се, се гледаше дека нашиот нов сојузник е вистински морнар. Веќе по 40 чекори излеговме од шумата и ја видовме пред себе куќата. На оградата наидовме во средината од јужната страна, но истовремено седум гусари развикувајки се се појавија на југозападниот агол. Ги предводеше Андерсон. Тие очигледно збунети што се најдоа лице в лице со нас запреа и пред се да се приберат и пред да се приберат имавме време и тоа не само големо поседникот и јас, току и Хантер и Джојс од куќата да ги дочекаме како што заслужиле. Четири куршуми пламнаа во различни интервали, но дејството им беше одлично. Еден од најпријателите падна додека другите, без да се колебаат, се свртија и побегнаа во шумата. Одново ги наполнивме пушките и отидовме до аголот да го видиме паднатиот гузар. Лежеше мртов, куршумот му беше поминал низ срцето. Токму се израдувавме на нашиот успех, кога од некоја грмушка неочекувано пукна пиштол. Куршумот просвири покрај моето уво и го погоди кутриот стар Том Редрат, кој се заниша и колку што беше долг падна на земја. Големо поседникот и јас возвративме, но бидејќи всушност немавме видлива цел, барутот беше веројатно залудно потрошен. Одново ги наполнивме пушките и се вративме кај кутриот Том. Капетанот и Грей веќе го одпетлува, но мене веднаш ми беше јасно дека му нема спас. Верувам дека нашата спремност да возвратиме со пукање уште еднаш ги растера паѓачите, бидејќи без натаму да бидеме вознемирувани, можеме стариот редрат, кој овкаш и крвареше да го кренеме и да го внесеме во куќата. Од самиот почеток на нашите неволи, па и досега кога го спуштивме да умре, сиромашкиот не покажуваше изненадување или страф, ниту пак со еден збор се пожали – Како вистински тројански јунак беше на стража во ходникот на бродот и добро, нечујно, како верно куче, ја извршуваше секоја наредба. Беше постар од сите нас, а сега тој добар, верен слуга мораше да умре. Големо поседникот клекна на колена покрај него и бакнувајќи му ја раката плачеше како мало дете. Заминувам ли докторе? праша старецот. Том, момче, ти одиш во вечниот мир – Ми е жал само што немав среќа пред нив да ја употребам пушката. Том, рече големо поседникот, кажи дека ми проштеваш, ке кажеш ли? Дали ќе биде тоа пристојно, јас вам да ви проштевам? Секако, нека биде така. Амин. Помала пауза изрази желба никој да прочита молитва. Таков е обичајот, додаде извинувајќи се. Набрзо потоа, не изустувајќи веќе ни збор, испушти душа. Во меѓувреме, капетанот кој ми изгледаше необично полно околу градите и џебовите почна да вади разни нешта. Британски знамења, светото писмо, клопче поцврст конец, мастило и перо, бродски дневник и доста тутун. Потоа излезе во дворот каде што пронајде една подолга смрекова гранка и од кога со помош на Хантер ја исчисти ја фрли на покривот од куќата, веднаш и самиот се качи горе, ја зацврсти и го истакна знамето. Изгледаше дека ова му донесе големо леснување. Од кога се врати во куќата правеше сметка со прехранбените продукти како ништо друго да не постоеше. Сепак, покрај сето тоа мислеше на разделбата со Том. Штом заврши со работа, извади друго знаме и побожно го покри со него. Не земајте го тоа премногу трагично, рече тресејки му е раката на големо поседникот. Нему ќе му биде добро, не треба да се стравува за оној што загинал вршејќи ја верно својата должност. Може би тоа не е доволно побожно речено, но така е. Тогаш ме повлече на страна. Докторе, рече, по колку недели вие и големо поседникот очекувате друга лаѓа? Реков дека не е збор за недели, туку за месеци. Ако не се вратиме дури до крајот на август, Бленди ќе испрати брод да не најде, ни порано ни подоцна од тоа. Сега можете и сами да пресметате, додадов. Па да, одговори капетанот, чешкајки се по главата, не стоиме баш најдобро, дури и кога приведението би било на наша страна. На што мислите? прашав. Жално е што го изгубивме оне втор товар. Тоа е она што сакав да го кажам. Со муниција сме пообезбедени, но што се однесува до прехранбените артикли? Слабо, многу слабо. Така што всушност би е сега подобро што сме еден помалку. И тој покажа на редрат под знамето. Токму тогаш високо над нашиот покрив, боботејќи и свирејќи прелете на граната и падна далеку во шумата. Охо, извика капетанот, само вие пукајте и така имате малку барут. При повторниот обид се покажаа подобри. Гјулето падна во самиот двор, крена облак песок, но не направи никаква друга штета. Капетане, рече големо поседникот, куќата не се гледа од бродот, мора да нанишанат на знамето – Зар не би било попаметно да го внесеме? Да го симнеме знамето? Викна капетанот. Никогаш, драги мој! Штом, го изговори, штом ги изговори овие зборови, мислам дека сите се согласивме. Тоа не беше само чувство на постојаност и храброст, туку покрај тоа и добар потек со кој им покажувавме на нашите непријатели дека го презираме нивното бомбардирање. Така ни гаѓаа целата вечер гранатите една по друга или не прелетува или паѓаат далеку пред нас. Во најдобар случај, се заринкуваа во песокта пред куќата. Веројатно пукаа премногу високо, така што ударите им беа мртвен и само креваа облаци песок. Не не плашеа, макар што едно гјуле го проби покривот и пропадна низ подот. Набрзо се навикнавме на таа игра, така што ние го придадовме ни потребното внимание. Од ова би можело да се извлече некоја полза, забележа капетанот. Во шумата пред нас веројатно нема никој, а осеката трае веќе долго време. Би можело да се направи обид да се спаси барем еден дел од товарот. Кој би отишол да го донесе на свинско месо? Веднаш се јавија Греј и Хантер и добро вооружени се искрадоа од куќата, но залудно. Гусарите беа похрабри од колку што предпоставувавме, а можеби и нагаѓањето на Израел му предаваа повеќе надеж од колку што требаше. Во секој случај, мина од нив беа зафатени со вадење и пренесување на работите од потонатиот чамец во друг кој се ногеше во близината. Силва командуваше од крмата и сега сите имаа по една пушка кој изгледа ги извадиле од некоја нивна тајна скривница. Меѓутоа капетанот седна да го продолжи својот бродски дневник и еве што забележа во него. Александар Смолец, капетан, Дейвид Левси, бродски лекар, Абрахам Грей Морнар, Џон Трилоуни, собственик на бродот, Џон Хантер и Ричард Джойс, негови слуги, единствени верни од бродот со храна за 10 дена, доколку се штеди, се истоварија денес на брегот и го истакнаа британското знаме на покривот од куќата на островот со скриеното богатство. Томас Редрат, бивш собственик на бродот, го убија гусарите, Джим Хоукинс. Во истото време јас почнав да размислувам за судбината на кутриот Джим Хоукинс. Однадвор се слушаше како некој вика. Некој не вика, рече Хантер кој беше на стража. Докторе, големо поседнику, капетане, Здраво, Хантер, дали си ти тоа? до викувања. Трчав кон вратата и стигнав токму на време да го видам Джим Хоукинс како здрав и жив ја прескокнува оградата. 19. Приказната однова ја продолжува Джим Хоукинс, екипажот во засолниште. Штом го видовме, знамето Бен Ган застана, ме повлече за рака и седна. Еве, рече, сигурен сум дека тука ти се пријателите. Повеќе ми изгледа дека се тука гусарите, одговорив. Зар тоа? викна. Па на место како што е ова, каде што навраќаат само джентлмени на среќата, Силва би истакнал гусарско знаме. Не се сомневај во тоа. Не, ова се твоите пријатели. Имаше и судири и се ми се чини дека гусарите го извлекле по дебелиот крај. Сега се твоите овде на брегот, во старата дрвена куќа која пред многу години ја изгради Флинт. Кога беше трезен, не можеше да му се најде рамен. Тој од никого не се плашеше, единствено од Силва. Само Силва смееше да му направи никоја забелешка. Па реков, може би е така, а и нека биде така, то толку повеќе треба да побрзаме и да ми се придружиме на моите. Не, другар, одговори Бен, причекај малку. Ти си добро момче, или пак јас се лажам, но сепак си само момче. Бен Ган поинако гледа на работите. Ништо нема да ме одлече таму каде што одиш ти. Ништо, ме разбираш ли? Се додека предходно не разговарам со тој твој джентлмен по раѓање и од него не добијам чесен збор дека ништо нема да ми се случи. Не заборавај ги моите зборови. Многу ќе речеш, многу поголема доверба во роден джентлмен и тогаш штипни го. И тој по трет пат допрочутно ме штипна. Ако ќе ти биде потребен Бен Ган, Знаеш каде е да го најдеш, Джим. На истото место каде што и денес го најде. Оно што ќе дојде нека држи во рацете нешто бело и мора да дојде сам. О, и ова ќе го кажеш. Бен Ган има своји причини за тоа. Значи, реков, мислам дека разбрав. Имаш да дадеш некој предлог и би сакал да зборуваш со големо поседникот или со докторот. А ќе бидеш таму каде што те најдов. Тоа ли е се? А кога? Не прашувам па од пладне до три часот секој ден. Добро, реков, можам ли сега да одам? Нема да заборавиш, праша загрижено. Многу повеќе доверба и своји причини, ке речеш своји причини, тоа е главно. Па Джим рече, држејќи ме и понатаму, мислам дека сега можеш да одиш. И уште нешто, ако го видиш Силва, нема да предадеш дека Бен Ган е тука. Ни самиот гјавол тоа нема да ти го излече, а? Нели? Не велиш? Джим, ако гусарите ноќте ја поминат на брегот, ќе има сабајле мртви. Токму тогаш го прекина силен пукот. Топовското гјуле ги сломи гранките и падна во песокта недалеко од нас. Следниот момент скитнавме секој во свој правец. Цел час потоа островот се проломуваше од пукање, а гранатите прелетуваа ни шумата. Додека гјулињата, како што ми се чинеше постојано ме прогонуваа, јас бегав од место до место. Пред крајот на бомбардирањето, иако не смев додам во правец на бараката, каде што изгледа гулината најчесто паѓа, почнав да собирам храброст и заобиколувајќи доста источно, отползив, отползив меѓу дрвјата до брегот. Сонцето што туку зајде. Морскиот ветер ладеше шумејќи низ гранките и ја матеше сивата површина на заливот. Осеката веќе не големо действуваше, оставајќи Со големи песочни купови и подневната горештина на своето тело под кусиот капот го чувствува владниот вечерен воздух. Испаниола се уште се наоѓаше на исто место, но гледај, на неа се виеше Джоли Роджер, црното пиратско знаме. Додека наблюдував, бувна оган од топот, уште еден пукот одекна на островот и уште едно ѓуле просвирен из воздухот. Тоа беше и последно тој ден. Известно време ја останав скриен и ја наблюдував брзината на нападот. Луѓето уништуваа нешто со секирите крај брегот близко до утврдувањето. Подосна видов дека е тоа нашиот кутар стар чамец. Понатаму во шумата, на местото каде што поточето се влеваше во морето, гореше голем оган, а меѓу устието на потокот и бродот постојано одеше и идеше чамец. Морнарите во него, кои дотогаш ми изгледаа мрачни, сега извикуваа весело со детска радост но според нивните гласови заклучув дека тоа беше влијание на румот. Најпосле помислив дека би можел да се вратам до куќата. Бев доста оддалечен, стоев на ниско песочно јазиче што го опфаќаше заливот од исток и се ширеше во правец на Костуровото островче. Подкривајќи се сега на нозе на известно расстојание на ниските грмушки, здогледав осамена карапа многу висока и необично бела – Помислив дека тоа би можела да биде белата карпа за која зборуваше Бен Ган, дека таму ако еден ден ми затреба чамец, сега знам каде ќе го најдам. Тогаш тргнав обиколувајќи ни шумата се додека не стигнав до задната страна на оградата од колје, каде што моите пријатели срдечно ме пречекаа. Брзо им раскажав се што знаев и почнав да разгледувам околу себе. Бараката покривот зидовите и подот беше изградена од необработени чамови стебла. Поголемиот дел од подот беше 30-40 сантиметри над песокот. Пред влезот имаше трем, а веднаш под него мал чудно обкопан извор. Сушност, неговите зидови ги представуваше еден бродски казан без дно. Во еден агол од куќата беше поставена камена плоча и една зарѓена железна котарка што требаше да служи како еден вид огниште. Целото ридче оградено со колје беше расчистено, а граѓата употребена за изградба на бараката на оградата – По пенушките можеше да се види какви прекрасни високи дрвја биле уништени за оваа цел. Без зеленило, целото земјиште наоколу беше испрано и во нанос. Само понекаде крај изворот во песокта се зеленееше мов, малку папрат и грмушки. До самата ограда, гледано кон островот премногу близко и како што рекоа незгодно за одбрана, растеше густа висока шума од четинари – додека од морската страна шумата беше измешана со живи дабови. Ладниот вечерен воздух што веќе го споменав дуваше низ пукнатините на грубо изградената зграда и сите не сосипуваше со непрестаен дошт од песок. Песокот ни беше во очите, ни крипеше под забите, го имавме и како додаток за јадењето. Дури и во изворот на дното од казан, казанот, песокте играше како орис пред да зоврие. Четврта, Четвртастата дупка во покривот служеше како оджак низ кој излегуваше само мал дел од чадот, додека поголемиот дел се вртеше низ куќата, ни ги полнеше очите со солзи и не принудуваше да кашламе. На тоа ќе додадеме дека на Греј, на нашиот нов сојузник, заради секотината што му ја направија бунтовниците, лицето му беше во завој, а кутриот стар Том Редрат лежеше се уште незапкопан покрај зидот под знамето, вкочанет и испружен колку што е долг – Да не беше дозволено да седиме без работа, веќе би се раскравиле. Но капетанот Смолет не беше човек што би го трпел тоа. Тој не викна и не подели во групи кои со ред ќе кажуваат стража. Докторот Грей и јас бевме во првата, големо поседникот Хантер и Джойс во втората смена. За сега, иако бевме уморни, двајцата из... двајца испрати по дрва, на двајца им нареди да копаат гроб за редрат, а докторот мораше да готви – Јас меѓутоа чував стража на вратата додека капетанот одеше еден до друг, подкривајќи ни го духот и помагајќи онаму каде што ќе затребаше. Од време на време докторот излегуваше на врата заради воздух, а и за да ги освежи очите што му беа полни чат. Тогаш обично ќе им кажеше по некој збор. Тој капетан Смолет ми се обрати во една прилика подобар човек од мене. ако јас го велам тоа Джим, тоа многу значи. Друг пат кога дојде, известно време молчеше, тогаш ја наведна главата настрана и ме погледна. Како ти изгледа тој Бен Ган, може ли човек да му верува? Не знам, одговорив, дури не сум сосема сигурен дали е при чиста совест. Во тоа не треба да се сомневаш, одврати докторот. Човек кој поминал три години на пуст остров, Джим не може да остави впечаток на целосно здрав како што сме јас и ти. Тоа не лежи во човековата природа. Рече ли дека има силна желба за сирење? Да, бараше сирење, одговорив. Па, Джим, добро е да се биде скромен во, во јадењето. Си ја видел она моја кутија за бурмут, зар не, а никогаш не си забележал дека земам бурмут. Причината е во тоа што јас во неа чувам едно парче пармезан, многу хранително сирење што се произведува во Италија. Да, тоа ќе биде нешто за Бен Ган. Пред вечера го закопавме стариот том и известно време постојавме гологлави крај неговиот гроб. Дрва имаше донесено доволно, па сепак недоволно според мислењето на капетанот. Морате утре малку поживо да се фрлите за оваа работа, ни рече тој. Тогаш, од кога се поднаситивме со свинско и спиевме по чаша грок, тројцата главатари се повлекува во еден агол за да ја разгледаат ситуацијата. Изгледа дека не им беше сосема јасно што да прават. Храната ни беше недоволна, така што заради гладта би морале да се предадеме предани дојде помошта. Сепак неголемата надеж се полагаше во тоа, како што беше речено, да се да истепаме што повеќе бунтовници, се додека не ги принудиме да го спуштат своето знаме или да побегнат со Хиспаниола. Нивниот број од 19 веќе го смаливме на 15. Двајца други ранивме, а еден, оној што беше покрај топот, во најмала рака беше ранет, ако не и мртов. При сузирот со нив беше необходно особено грижливо да се заштитат животите на сите наши луѓе. Инаку на наша страна имавме два мокни сојузници – румот и климата. Што се однесува до првото, иако се наоѓавме на околу половина милја оддалечени од нив, можевме да слушаме како до некоја доба од ноќта викаат и пеат – Со оглед на климата пак докторот главата ја даваше во залог дека половината од нив уште пред да помине првата недела ќе се испоразболат бидејќи без потребните лекови се улогорија покрај самото мочуриште. Според тоа, додаде, ако пред тоа не не поубијат, ќе бидат срекни ако може да избегаат со бродот. Предпоставувам дека одново ќе му се вратат на гусарењето. Тоа би бил првиот брод што сум го изгубил, рече капетанот. Како што можете да си предпоставите, бев уморен како пес и кога успеав да заспијам, по многуте вртења и превртување од една на друга страна, спиев како труп. Другите веќе одамна станале, појадувале и донеле доста, доста, уште доста дрва, кога ме разбуди некаква викотница. Бело знаме, викна некој, а веднаш потоа изненадено. Силва лично! На тоа скокнав и трејќи ги очите, отрчав до првата дупка во бараката. Глава 20. Силва како пратеник. На вистина, за самата ограда од Колија видов двајца луѓе. Едниот од кој мафташе со некоја бела марама, а другиот ни помалку ни повеќе, туку самиот Силва лично, мирно стоеше крај него. Беше се уште многу рано и најстуденото утро што доживеавме откако тргнавме на пат. Студеот влегуваше просто в коски. Небото беше ведро, без ни едно облаче, а на сонцето се руменееја врвовите на дрвјата, но таму каде што стоеше Силва со својот придружник, се уште се беше во, се беше во сенка. Дури нозете се до колена им беа обвиени со слаба бела измаглица, која за време на ногта се креваше од мочуриштето. Овој необичен студ измаглица, земени заедно, јасно ја изразуваа очајната состојба на островот – Беше јасно дека ова место е влажно, нездраво и полно треска. Луѓе, не излегувајте надвор, рече капетанот. Би дал 10 спрема 1 дека се подготвени на измама. Тогаш им викна на гусарите. Кој доаја, стој или пукам? Пратеници, викна Силва. Капетанот беше под тремот, внимателно заскриен од можните препади. Тогаш се сврте кон нас. Смената на докторот на своите места. Вие, докторе, Молам, заземете ја северната страна, Джим источната, а Тигај западната. Другите нека ги полнат пушките. Живо момчиња и внимателно. Потоа пак им се обрати на бунтовниците. А зашто би сакале да преговарате? Овој пат одговори оној другиот. Капетанот Силва сака да дојде кај вас и да постави некои услови. Капетанот Силва? Не го познавам. Кој е тој? Викаше капетанот Смолет. Можевме да слушнеме како мрмори сам за себе. Капетан, нели? Срце мое, тој веќе е унапреден. Долгиот Џон само одговори. Јас, господине, момчињата ме избра за капетан бидејќи вие го напуштивте бродот, рече посебно нагласувајќи го на напуштивте. Подготвени сме да попуштиме ако дојде до спогодба, само го барам вашиот збор, капетане, дека ќе ме пуштите здрав и жив од бараката и дека нема да пукате додека не се одалечам. Мил мој, рече капетанот, не чувствувам ни најмала желба да зборувам со тебе, но бидејќи ти сакаш да разговараш со мене, можеш да дојдеш, тоа е се. Што се однесува до измама, тоа може да се случи само од твоја страна, но во тој случај чувај си ја кожата. Тоа ми е доволно, капетане, одговори весело долгиот Џон. Доволен ми е вашиот збор, зборот на еден джентлмен. Можеше да се види дека они што ја носеше белата марама се обидуваше да го задржи, но Силва само се насмеа и го потупка по плеките, покажувајќи со тоа дека е бесмислено да се спречува во она што го намислил да го стори. Тогаш приде кон оградата, ја префрли својата патерица, ја крена ногата, и многу живо и вешто се префрли на наша страна. Морам да признам дека ползата од моето стражарење беше речиси никаква, бидејќи сето моје внимание беше насочено кон настанот кај нашата ограда. Сушност, веќе го бев напуштил своето место и се заскрив зад капетанот, кој сега седеше на прагот подпрен на лактите и со главата меѓу дланките, додека погледот му беше насочен кон водата што извираше од стариот железен казан во песокот ја подсвирнуваше мелодијата «Дојдете девојки и момчиња». Искачувањето по ричето представуваше страшен напор за Силва. Било заради големата нагорница, било заради пенушките од отсечените дрвја, а секако и заради мекиот песок. Тој и неговата патерица беа безпомошни како некој укотвен брод во борба со брановите. Сепак јуначки се трудеше и најпосле стигна пред капетанот, кого најлюбезно го поздрави – На себе ги имаше своите најдобри алишта, огромен син капут со безброј месингани копчиња и фин обработен шешир. Повелете, рече капетанот подкревајќи ја главата, подобро би било да седнете. Зар нема да ме пуштите внатре, капетане, се пожали долгиот Джон. Утрото е вистина доста студено за да можам да седам овде на песокот. Па Силва, да сакаше да бидеш чесен човек, можеше да седиш во својата кујна на бродот. Се е твое дело. Или си бродски готвач и не можеш да се пожалиш на однесувањето, или се капетан Силва, обичен бунтовник и гусар, а во тој случај погјаволите со тебе. Добро, добро, капетане, одврати готвачот, седнувајќи на песокот како што му беше понудено. Морате да ми помогнете кога ќе станувам. Тоа е се. Одлично ви е ова местенце. А, тука е и Джим. Ти посакувам добро утро, Джим. Докторе, слуга покорен сум, па вие сте овде сите заедно, би се рекло, како некое срекно семејство. Ако имате ништо да кажете, подобро би било да почнете. Имате право, капетане, должноста е должност, тоа е јасно. Па добро го изведовте она минатата ноќ, не би можело да се рече дека не беше добро. Некој од вас многу добро ракува со лопата а не би можел да кажам дека некој од моите луѓе не беа потресени. Може би дури и сите се возбудија, може би дури и самиот се сепнав, а можно е заради тоа да сум дошол ваму да ви поднесам услови. Но запомнете, капетане, нема тоа да ви успее друг пат. Ке поставиме стражи и до некаде ке го смалиме румот. Веројатно мислевте дека сите сме напиени, но ви велам, јас бев трезен, само уморен како пес. Да се разбудев само миг порано, сигурно ќе ја фатев на дело. Се уште не беше мртов кога му придов. Значи, праша капетанот Смолет колку што можеше полодно крвно. Ништо од сето ова не разбра, но гласот не го оддаваше. Што се однесува до мене, одеднаш се сетив на последните зборови на Бенган, та почнав да разбирам. Предпоставив дека отишол до гусарите додека тие сите заедно пијани лежеле околу огнот и со радост заклучив дека од сега имаме да сметаме само че со 14 непријатели. Значи, еве во што е работата, одговори Силва. Нам ни треба она богатство и ние ќе го земеме. Тоа е нашиот став. Вие сакате што порано да ги спасите твоите, своите животи. Мислам, тоа е ваш став. Имате мапа, зарем не? Веројатно дека е така, рече капетанот. Знаеме. Познато ми е дека имате, не би требало со мене да сте груби. Во вашиот одговор не гледам ни трошка разбирање. Сакам да речам дека ја барам вашата мапа, а што се однесува до мене лично, секогаш сум ви мислел добро. Тоа кај мене не пали. Попреки на капетанот, точно знаеме што ни подготвувавте и не се осврнувавме на тоа. Бидејќи како што гледате, не можете сега тоа да го спроведете во дело. Потоа, одмерувајќи го ладно Силва, почна да го полни своето луле. Ако е Греј, почна овој. Оставете го тоа, Греј ништо не ни кажа, ниту нешто го прашавме. Дури повеќе сакам да го видам овој остров како лето по гјаволите отколку да му поставам такво прашање. Тоа е мојот одговор што се однесува за тоа. Ова мала одсеченост изгледа го смири Силва. Порано изгледаше збунет, но сега се прибра. Сосема во ред рече, нема да ги одредувам границите на она што еден джентлмен го смета за исправно или за неисправно, а бидејќи гледам дека го полните лулето, ќе бидам слободен да го направам истото и јас. Од кога го наполни го запали, тие двајцата долго пушеа молчејки, не гледајќи еден во друг. Од време на време само го набиваат тутунот со прстот или се наведнуваа да поплукнат. Со задоволство ги наблюдувам, како да гледам двајца добри артисти. Сега, продолжи Силва, еве што предлагам. Вие ќе ни го дадете тој план за да можеме да го најдеме богатството и ќе престанеме со убивањето на кутрите морнари и со сечење глави при спиење. Тоа вие треба да го сторите. Ние пак ви даваме шанса да изберете. Можете да тргнете со нас на бродот кога ќе го натовариме богатството и тогаш ви давам чесен збор ќе ве доведам до некој пуст брег здрави и живи Или ако тоа не ви се допаѓа, бидејќи некој од морнарите може би бил груб заради некоја ваша поранешна груба постапка и би сакал да ги расчисти старите сметки, можете да останете овде. Во тој случај, би ја потелиле храната, а како и порано ќе бидам добар првиот брод што ќе го сретнеме да го испратам да ве земе. Морате да признаете дека е ова разумен предлог. На подобар не сте можеле да се надевате – Мислам овде го крена гласот дека сите во куќава ги слушнаа мојве зборови, а она што еднаш го реков важи за сите. Капетанот стана, ја истресе пепелта од лулето во својата лева рака. Дали е тоа се? праша. Тоа се моите последни зборови, ѓавол да го земе, одговори Џон. Ако го одбиете ова, повеќе нема да ме видите, но ќе проговорат нашите пушки. Многу добро, рече капетанот. Сега ти слушни ме мене. Ако дојдете еден по еден, невооружени, ќе се потрудам сите да ве ставам во окови и да ве предадам на редовниот суд во Англија. Ако не се согласите, бидете сигурни како што јас се викам Александар Смолет, дека сите, до еден, ќе ве потепам и ќе ве фрлам в море. Богатството не можете да го најдете, со бродот не знаете да управувате, меѓу вас нема ни еден кој би бил способен за тоа. Не сте ни за борба способни. Ете, Греј им се извлече на петми на твој луѓе, а бродот, мој капетане, вие во окови. Во тоа и самиот ке се увериш, бидејќи покрај брегот е изложен на ветрот. А јас ова убаво ти го зборувам. А тоа воедно се и последните убави зборови што ги слушаш од мене, бидејќи оној горе следниот пат кога ќе се сретнеме, ќе те убијам како пес. Сега бегај. Нозете под тебе и како што знаеш бегај, но што побрзо. Силва беше шокирана, очите му светка од бес. Тој го испразни лулето. Подајте ми рака, му се обрати капетанот. Од мене тоа нема да го доживееш. Кој ќе ми помогне да се станам? Загрме. Никој од нас не се ни помрдна. Рморејки најгради клетви, тој некако се довлечка до тремот и од кога се подкрена на петерицата, плукна во изворот. Еве ви, викна. Тоа е моето мислење за вас. Пред уште да помине еден час ќе излетате од оваа барака како затки за пиво. Смејте се, погјаволите, смејте се. Пред и да помине еден час ќе се смее другата страна. ке се смеа за срекни оние што ќе загинат. Не остави со страшна пцовка. Не се извлечка некако низ песокот, обидувајќи се неколку пати безуспешно да ја премина оградата, додека најпосле не му приде на помош оној другиот. Веднаш потоа исчезнаа во шумата. Глава 21. Напад. Од кога Силва исчезна, капетанот кој за целото време внимателно внимаваше на него, се сврте кон нас и виде дека е само геј на своето место. Првпат го видовме така луд. Назад, згрме. А тогаш, од кога сите ги зазедовме своите места, му се обрати на Грей. Денес своето име ќе го запишам во Бродскиот дневник. Ја вршеше својата должност како вистински морнар големо поседнику. Многу сум изненаден од вашата постапка. Докторе, мислам дека носевте униформа. Ако така сте извршувале должноста кај Фонтној, поарно да сте седеле дома. Сите од смената на докторот беа на пушкарниците, а другите, тоа може да се свати мошне посрамени, почнаа да ги полнат резервните пушки – Известно време капетанот молчејки гледаше, а потоа на сите ни се обрати. Момчиња. На Силва му одговорив предизвикувачки. Мислам дека е подобро железото да се кова додека е жешко. Како што рече, ќе не нападне по изминувањето на еден час. Не е потребно да ви кажам дека тие се повеќе на број, но ние ќе се бориме од засолниште, а пред една минута можев да речам дека и дисциплината ни е подобра од нивната. Се разбира, не се сомневам дека ако се потрудите ќе го извлечат по дебелиот крај. Потоа ги обиколи сите пушкарници и како што сам рече, констатира дека е се во ред. Од двете покуси страни на бараката, источната и западната, имаше само две пушкарници. Од јужната пак, на тремот уште две, а од северната пет. Ние се думината на располагање имавме 12 пушки. Дрвата за горење ги наредивме на четири купа во облик на маси, по една од средината од секоја страна, а на секој од овие купови имаше муниција и по четири наполнити пушки, така што на бранителите се да им биде прирака. На средината, наредени, лежеа сабјите. Угаснете го огнот, рече капетанот. Не е веќе студено, а подобро е чадот да не ни пречи. Господинот трилони ја изнесе железната корпо која ни служеше како огниште и жаровите ги изгаси во песокта. Хоукинс не појадуваше. Ајде, Джим, земи нешто и брзо назад на своето место, па таму јади, продолжи капетанот Смолет. Само брзо, момче, и добро приказни ќе ти треба. Хантер послужи ги сите со бренди. Во меѓувреме, капетанот донесе одлука за начинот на одбрана – Докторе, вие заземете место до вратата, продолжи. Гледајте многу да не се изложувате. Чувајте се повеќе внатре и пукајте од тремот. Кантер ти заземи ја источната страна, таму Джојс момче ти западната. Големо поседнику, бидејќи сте најдобар стрелец, заземете ја со Джојс оваа подолга северна страна која има пет пушкарници. Тука ни се заканува на голема опасност. Ако стигнат до таа страна и ако почнат да пукаат на нас, низ нашите пушкарници не би ни било баш пријатно. Хоукинс, ти и јас не би биле многу корисни како стрелци. Ние ќе ги полниме пушките и ќе гледаме да помогнеме каде што ќе затреба. Навистина престана да студи. Сонцето веќе се беше кренало на нашите шумски по... на нашиот шумски појас и со сета сила грееше на расчистениот простор а маглата ја снима како никогаш да ја немало. Набрзо песокот стана врел, дури се топеше и смолата на подпорните греди. Сите ги симнавме капутите, ги распетлавме кошулите и стоевме секој на своето место со завртени ракави во трескавично расположение. Еден час помина. Погјаволите сонив, викна капетанот. Ова е досадно. Ајде, Греј, отсвири ни нешто. Во тој момент Джојс ни го навести нападот. Молам, капетане, рече, треба ли да пукам ако видам некого? Тоа веќе го кажав, викна капетанот. Благодарам, одговори Джојс со истата мирна учтивост. Известно време се беше мирно, но забелешката на Джојс не поттикна да го напрегнеме видот и слухот. Стрелците ги држеа пушките в раце, а капетанот со стиснати усни со загрижен израз стоеше во средината на бараката. Така изминаа неколку секунди кога отеднаш Джојс нанишани и пукна. Само што замре звукот на неговиот пукот, почна пукање надвор. Би можело да се рече раскршкано. Пукот по пукот во нееднакви интервали, од сите страни на оградата. Многу куршуми ја погодија куќата, но ниједен не влезе и кога чадот се крена, се околу оградата и шумата изгледаше мирно, како и порано, Ниедно гранче не се нишеше, ниту некаде засветка цевка од пушка што би го открила присуството на непријателот. Дали некого погоди, праша капетанот. Не капетане, одговори Джојс, верувам дека не погодив. Барем си искрен, промрмори овој. Наполни му ја пушката Хоукинс, продолжи гласно. Колку мина беа на ваша страна, докторе? Знам точно, одговори докторот Лейвси. Од оваа страна се пукаше три пати. Забележав три блесоци. Двата еден до друг, а третиот подалеку на запад. Три, повтори капетанот. А колку на ваша страна големо поседнику? Овде меѓутоа не беше лесно да се дојде до точен извештај на нивниот сектор, имаше повеќе. Според сметката на големо поседникот 7, а според мислењето на Греј 8 или Од исток и запад беше испукана само по една пушка, според тоа ни беше јасно дека нападот ќе се развие од север, а дека другите три страни ќе служат само како камуфлажа. Сепак капетанот остана при пораш... поранишниот распоред. Ако на бунтовниците им успее да ја преминат оградата, докажуваше тој, ќе стигнат до било која незаштитена пушкарница и ќе не поубиат како глувци. Во секој случај, не ни остана многу време за размислување – Една поголема група гусари одеднаш излезе од шумата од северната страна и со викотници потрча право кон оградата. Истовремено од шумата се повтори пукањето, а еден куршум просвирен из отворот на вратата ја разби пушката на докторот на парчиња. Гусарите навалија на оградата како мајмуни. Големо поседникот и Греј постојано пукаа. Тројца напаѓачи паднаа еден од нашата, а другите двајца од надворешната страна – од надворешната страна на оградата, но беше јасно дека еден од овие беше повеќе уплашен од колку ранет, бидејќи за миг стана и се изгуби во шумата. Значи, двајца лежеа на земјата, еден побегна, а четворица се наоѓаат од нашата страна на оградата, додека од шумата се думина или осумина, секој снабден со повеќе пушки, постојано на залудно пукаа на нашата дрвена куќа. Оние четворицата на нашата страна викајки потрчаа право кон зградата, додека оние во шумата исто така правеа пеколна врева за да ги охрабрат. Од наша страна многу се пукаше, но заради брзаницата без успех. Четворицата пајачи со трчаница ја поминаа горницата и се најдоа пред нас. На средната пушкарница се покаже главата на Джоб Андерсон. Сите на нив, викна со громок глас. Во истиот момент, еден од гусарите ја зграби цевката на пушката од Хантер, му ја излече од раце и така силно ја тргна наназад низ отворот што кутриот Хантер удрен се урна онесвестен на подот. Во меѓувреме, третиот што ја отрча куќата, се појави на вратата и со својата сабија се вдаде на докторот. Сега положбата ни беше сосема изменета. Допред неколку минути пукавме од засолниште на изложениот непријател – а сега самите бевме изложени и оневозможени за да го вратиме нападач. Бараката беше полна чад, што мошно ни користеше. До мене допираа довикувањата и мешаницата, пукањето на пушките и гласното овкање. Надвор, момчиња, излегувајте и борете се таму со сабите, викна капетанот. Ја зграби првата сабја од купот, а некој кој во истото време земаше друга, ми исече на раката што во онаа возбуда речиси не почувствував. Излетав од куќата на бел ден, а зад мене веднаш истрча уште некој, додека пред мене докторот беше вдаден надолу по својот напаѓач. Тој набрзо го стигна со еден силен удар со сабјата, преку лице го кутна. Зад куќата, момчиња, зад куќата, викаше капетанот, и иако бев многу возбуден, во неговиот глас почувствував промена. Несвесно послушав и со крената сабја потрчав зад куќата. На моје огромно изненадување се најдов лице в лице со Андерсон – Тој крикна и го крена ножот што засвети на сонцето. Немав ни толку време да се исплашам и додека сечилото се уште блескаше над мојата глава, се тргнав настрана и бидејќи едната нога ми пропадна во мек песок, главички се стркала во падината. Порано, додека брзав надвор од бараката, другите гусари веќе ке притрчуваа кон оградата за да не досредат. Еден од нив, со црвена марама на главата и со сабја во забите, веќе ја беше обчекорил оградата. Тој интервал на време беше толку кус, што кога се најдов на нозе пак, си, пак се си ја имаше истата положба. Оној со црна марама се уште до половина префрлен, додека на друг што току му се покажуваше главата на оградата. Па сепак во овој здив на време борбата беше завршена, а победата на наша страна. Греј кој трчаше веднаш зад мене со еден удар го собори Андерсон кој немаше време да се прибере по промашениот удар – Другиот напаѓач на пушкарницата беше погоден од куршум баш кога и самиот се подготвуваше да пука внатре и сега лежеше во смртен грч додека пиштолот се уште му чадеше во раката. Со четворицата кои се наоѓаа на нашата страна од оградата, само со еден не се имавме пресметано, а и тој, отфрлувајќи ја сабјата и целиот умрен од страв, бегаше назад. Пукајте, пукајте од куќата, викаше докторот а вие момчиња назад во засолништето. Но на неговите зборови никој не реагираше. Веќе не се слушна ни еден пукот, а на оној последен разбойник му успеа да се спаси. Исчезна во шумата со другите. За неколку секунди останаа само оние пет мина убиени, четворица од оваа страна на оградата, а пети од заднеа. Докторот Греј и јас потрчавме кон куќата колку што можевме побрзо, знаејќи дека набрзо гусарите ќе стигнат до местото каде што им беше резервната амуниција и дека секој момент пукотницата може да продолжи. Внатре сега имаше многу малку чат и еден поглед ни беше доволен да ни покаже колку не чинела победата. Хантер во несвест лежеше покрај пушкарницата, Джојс кому куршумот му минал низ главата беше мртов, а во средината на просторијата големо поседникот, блед како крпа, го придржуваше уште побледиот капетан. Капетанот е ранет, рече господин Трилуни. Побегнаа ли? праша капетанот. Сите кои можеа, одговори докторот, но пет мина веќе тоа никогаш не ќе може да го сторат. Пет мина, извика капетанот. Тоа е веќе подобро. Пет мина спрема тројца, значи останува 4 спрема 9. Тоа е многу подобро од колку на почетокот. Тогаш, како што предпоставувавме, бевме 7 спрема 19. Пети дел Мојата авантура на море. Глава 22. Почетокот на мојата авантура на море. Гусарите не се вратија, од шумата не беше испукан ни еден куршум. Како што рече капетанот, го добија својот дел за денес, та можевме слободно да се движиме во бараката на мир да ги превземеме ранетите и да ручаме. Наспроти опасноста, поседникот и јас готвевме надвор, па дури и таму со мака ја вршевме својата работа возбудени од гласното јачкање на докторовите пациенти што допираше до нас. Од осумина погодени во борбата, само уште тројца беа живи. Гусарот кој беше погоден кај пушкарницата, Хантер и капетанот Смолет, а од овие првите двајца беа повеќе мртви отколку живи. Гусарот набрзо умре под ножот на докторот. А и Хантер, иако превзеде се што се можеше, не се врати веќе при свест. Цел ден се мачеше дишејки тешко, како некогаш стариот гусар во нашата крчма кога гудри капка. Градната коска му беше скршена од ударот, а черепот напукан од падот, та во некоја доба следната ног и тој испушти душа. Што се однесува до капетанот, раните на вистина му беа сериозни, но без опасност по живот, ниеден орган не беше комно повреден – Куршумот на Андерсон, бидејќи тој прво го рани, му ја проби клучната коска, лесно чекнувајќи ги градите, додека другиот само му помина низ мускулите на ногата. Докторот изјави дека сигурно ќе заздрави, само што во меѓувреме во следните неколку седмици не ќе смее да чекори ниту да ја движи раката, дури ни да зборува, освен ако е необходно. И секотината на мојата рака беше незначителна. Докторот стави фластер преку неа и во шега ме тргна за уши. Поручекот, поседникот и докторот седнаа покрај капетано за да се советуваат. Плането веќе беше поминало и од кога се наразговараа колку што им беше волја, докторот го зеде шеширот и пиштолите, ја опаша сабјата, го стави во джебот планот на островот и со пушката на рамо ја прескокна оградата на северната страна и набрзо се оддалечи во шумата. Гре и јас седевме заедно во најодалечениот агол на бараката за да бидеме подалеку од разговорите на нашите постари. Грей беше толку изненаден од постапката на докторот, што го извади лулето од уста и рече си го заборави. Зошто жити Бога рече, дали може би докторот полудел? Се разбира дека не полудел, одговорив. Мислам дека е тој последниот од нас кому тоа може да му се случи. Па другар може би не, но запомни, ако не е тој, тогаш сум јас. Предпоставувам, реков, дека докторот знае што прави и веројатно сега отишол да го најде Бен Ган. Како што подосна се воспостави, бев во право. Но во меѓувреме, бидејќи во куќата беше неиздржливо топло, песокот околу нас под пладневните зраци на сонцето врел како жар ми помина низ главата една мисла, за која можам да речам дека не беше најсправедлива. Замислувајќи како докторот минува низ сенките во шумата додека околу себе слушаше црцорење на птиците и го чувствува пријатниот мирис на боровите, му завидував. Јас пак морав да се пржам во алиштата кои се, се лепеа за смолата, додека околу мене на секаде имаше крв, а и мртви тела, така што местото ми се стори просто неподносливо. За целото време додека ја чистев куќата, а потоа садовите до ручекот, Оваа неподносливост и завис стануваа се посилни во мене. Најпосле кога се најдов кај вреќето со бисквити, додека на мене никој не обрнуваше внимание, ги презедов првите чекори да се извлечам од сето ова и джебовите од палтото ги наполнив со бисквити. Ке помислите дека сум била будала. Навистина имав намера да преземам премногу смел и будалски чекор, но веќе се решив тоа да го сторам со сите предпазливости. Мислев дека овие бисквити, ако ништо ми се случи, ќе ми бидат храна за два дена. Потоа зедов два пиштоли и бидејќи при себе веќе имав муниција, сметав дека сум добро снабден. Што се однесува до самата замисла, таа всушност не беше лоша. Сакав да одам до песочниот јазик кој од, исти, од исток се го одвојуваше заливот од морската шир и да ја пронајдам белата карпа што ја забележав сношти – а потоа да констатирам дали чамецот на Бенган на вистина се наоѓа таму скриен, нешто за кое и денес мислам дека вредеше да се вложи труд. Меѓутоа, знаејќи дека нема да ми биде дозволено да го напуштам нашето утврдување, намерата ми се состоеше во тоа да земам француско одсуство и да исчезнам кога никој нема да внимава. Овој начин на вистина грт и самиот потфат го правеше неубав, но јас бев само дете и веќе цврсто решен да го сторам она што го наумив. Во меѓувреме работите така се развиваа што наскоро ми се даде прекрасна прилика. Големо поседникот и Греј беа зафатени со преврзување на капетанот. На мене никој не обрнуваше внимание, та набрзо ја прескокнав оградата и пред моето отсутство да може да биде забележано се најдов во шумата далеку од моите пријатели. Ова беше моја втора будалска работа. Многу полоша од првата, бидејќи сега оставив зад себе само двајца здрави луѓе да ја бранат куќата, но како и првиот пат, желба ми беше да ги спасам сите. Тргнав право кон источниот брег на островот, бидејќи однапред решив да ја следам онаа страна на песочниот јазик што гледаше кон отвореното море, да не се случи евентуално да бидам забележан од заливот. Иако сонцето се уште светеше ширејки топлина, веќе се наближуваше вечерта. Чекорејки под високите дрвја, далеку пред себе, освен постојаната бучава на брановите, го слушав и неодреденото шушкање на лисијата и крскањето на грмушките што го навестуваше морскиот ветер посилено добично. Ја почувствува студената струја на воздухот, а набрзо потоа излегов од шумата – и осветлена од сонцето се до хоризонтот ја видов сината површина на морето и брановите, што се натрчуваа, оставајќи ја вдолж брегот својата песна. Никогаш не забележан дека морето околу островот со скриено богатство е мирно. Над него можеше да свети сонцето, воздухот да биде неподвижен, морската површина мазна и сина, а сепак вдолж брегот се тркалаа огромни бранови, бучејки и дење и ноќе. Тешко би можел да замислам некое место на островот од каде што не би можеле да се чујат. Одев така покрај брановите, уживајќи во нивната игра, се додека не најдов на некои густи грмушки. Тогаш, мислејќи дека сум се оддалечил доволно на југ, почнав да ползам кон другата страна на песочниот јазик. Зад мене беше отворено море, а пред мене заливот, Како да се изморил од својата необична топлина, морскиот ветрец се умори, но на негово место од југ и југоисток дојде лесна воздушна струја, носејќи со себе густа магла. Заливот, заскрен од Костуровиот остров, лежеше осамен и нем како кога го видовме првиот пат. На морското огледало како на сликана се гледаше Хиспаниола со гусарското знаме. Покрај бродот беше еден од чамците, а на крмата Силва. Него секогаш можев да го препознаам – додека другите двајца се навалуваа над бродската ограда. Еден од нив, оној со црвена шамија, беше баш оној неранимајко кого го видов пред неколку часа на нашата ограда од коле. Јасно беше дека разговараа и се смееа, иако на таа оддалеченост не можев се разбира да слушнам ни збор. Одеднаш се слушна стравотно неприродно крескање кое во првиот момент страшно ме исплаши но набрзо се сетив дека е тоа гласот на папагалот на Флинт. Дури ми се стори дека ги гледам живите бои на неговите пердуви на рацете од неговиот господар. Набрзо чамецот тргна кон брегот, а оној со црвената шамија слезе со својот другар во бродската кабина за морнари. Рече си во истото време за Дулбија сонцето зајде и бидејќи маглата се повеќе се спушташе, почна сериозно да се стемнува. Видов дека не смеам да губам време, ако сакам уште таа вечер да го најдам чамецот. Белата карпа, која убаво се гледаше од местото каде што се наоѓав, беше оддалечена уште само околу осмина милја. Та ползејќи на мевот и привлекувајќи се меѓу грмушките, можне се задржав додека не дојдов до неа. Кога стигнав до неа, ноќта веќе сосема се беше спуштила. Токму под неа се наоѓаше една голема длабнатина, скриена од бедем, густо зеленило, кое тука изобилно растеше, а во средината на таа визбичка догледав шаторче од кози и кожи, мощни слично на сиганските. Скокнав во дупката, ги на краевите на шаторите и го видов чамецот на Бенган. Примитивен, како воопшто никој чамец може да се нарече така. Груба рамка од жилаво дрво што се навалуваше на едната страна и со расната козија кожа преку него. Чунот беше неверојатно мал, дури и за мене, и со тешка мака можев да замислам дека во него може да се вози возрасен човек. Седиштето му беше поставено мошне ниско, некој вид ратната кожа во лак. За погон служеа две весла. До тогаш не бе видел чун каков што некогаш правеле староседелците на Британија – но подоцна ми се даде прилика и не би можел поубаво да ви го опишам оној на Бенган, освен да ви кажам дека беше сличен на првиот и најлошиот од сите што воопшто човекот ги направил. Но сепак имаше една предност. Беше многу лесен и можеше да се носи. Значи сега кога го пронајдов, мислите дека сум се задоволил. Меѓутоа, почна да ме прогонува друга мисла и тоа така што би ја извршил дури и лично капетан Смолет да се обидеше да ме спречи во тоа. Решив таа вечер да ја пресечам котвата на Хиспанјола и да ја оставам да се занурка каде што сака. Бев убеден дека бунтовниците онака одбиени тоа утро не сакаат ништо друго освен да ја кренат котвата и да тргнат кон морето. На овој начин мислев да ги спречам во тоа, а сега бидејќи оставиле стражари без чамци, мислев дека ми се дава вонредна прилика тоа да го сторам без голема опасност. Очекувајќи добро да се стемни, седнав и добро се најадов бисквити. Ова навистина беше најпогодна ноќ за извршување на мојата намера. Една од илјада што би се рекло. На секаде наоколу беше магла и кога и последните зраци затреперија и се изгубија, на островот со соскриеното богатство завладеа целосен мрак. Кога најпосле го кренав чамецот рамо и со Нувајќи се, се извлеков од дупката во која вечерва во целиот залив беа видливи само две точки. Големиот оган на брегот кај мучириштето, крај кој победените гусари лежеа и се пејанчеа, беше едната, а другата која одвај се надзираше беше матната светлина од бродот. Тој беше свртен во правец на осеката. Мене страна а светлоста што ја дзиркав доаѓаше од кабината за морнари – Сушност тоа беше само одблесок на зраците кои потекнуваа од прозорецот кај крмата. Од се, осеката веќе беше во полн замав, та морав да куцкам низ барата и влажниот песок додека не стигнав до водата што се повлекуваше. И од кога направив неколку чекори, вешто го спуштив чунот на површината од морето. Глава 23. Осеката действува. Како што се увери подоцна, чунот даваше доволна безбедност за човек со моја тежина и височина, а беше лесен и погоден на водата, но со него неверојатно тешко се управуваше. Прави ти што сакаш, тој се едно си одеше на своја страна, а изгледа дека најмногу му се допаѓаше да се врти во круг. Дури и Бенган призна дека чудно се однесува, додека не го запознаеш. Се разбира, јас не му ја знаев кјута. Се вртеше на сите страни, само не на онаа кон која јас сакав. Тргнуваше напред, но в страна и сигурен сум дека никогаш не би стигнал до брото та не беше осеката. За среќа, без оглед на тоа како веслав, ме носеше водата и гледај хип, Хиспањола лежеше баш пред мене. Првин се покажа пред мене како некој куп црн во мракот. Потоа се покажа рабовите на низиниот бок и оградата, А веќе следниот момент, бидејќи водата, како што ми се чинеше колку што се оддалечував од брегот, се побрзо се повлекуваше, се најдов покрај низината котва и го грабнав јажето. Јажето беше затегнато како тетива. Секаде околу боковите водата жубореше како во близината да се наоѓаше некоја планинска рекичка. Еден потез со мојот морнарски нож и хиспанјола би тргнала шумејки, носена од осеката. Тоа сето беше убаво, но се сетив дека да се пресече од ненадеж затегнато јаже би било исто така опасно како да се подбодува конј кој се рита. Сега веќе бев сосема сигурен дека доколку така будалски би го оддалил бродот од котвата, би се нашол или под чунот или покрај него, во водата. Се најдов на мртва точка и ке морав да го напуштам својот план доколку не ми се насмевнеше среќата. Ветрето кој во почетокот дуваше од југ и југоисток, кога падна ноќта го смени правецот и сега доаѓаше од југозапад. Токму додека размислував, тоа дувна малку посилно и ја принудих Испањола да ја смени својата положба. На моја голема радост, почувствував како јажето попушта, а раката со која го држев се нурна во водата. Веднаш го извадив ножот, го отворив со забите и почнав да го сечам јажето лико по лико, додека најпосле не останаа само две лика. Тогаш престанав, подготвувајќи овие два, да ги пресечам кога одново ќе дувне ветрот и кога напонот ќе попушти. За сето време до мене доаѓаа гласови од кабината, но да ја кажам вистината, толку бев занесен што одвај обрнува внимание на тоа. Сега, меѓутоа, чекајќи го ветрето, се заинтересирав за нив. Еднаш го препознав Израел Хенс, топчијата на Флинт, Другиот глас му припаѓаше се разбира на оној мој пријател со црвената шамија. Беше јасно дека двајцата се пијани, па сепак и натаму пиеја, бидејќи додека наслушнав, еден од нив, пцоејќи со пијан глас, го отвори задниот прозорец и исфрли нешто што ми личеше на празно шише. Тие не само што беа пијани, туку очигледно и страшно лути. Се сипаа пцовки како од ракав, а од време на време доаѓаше до таква експлозија што бев сигурен дека ќе се испотепаат. Но кавгата попушташе, а гласовите за известно време се претвараа до мрморење до следниот настап кој пак минуваше без последици. На брегот во шумата гореше логорскиот оган. Некој со големо трпение ја пееше старата меланхолична морнарска песна, завршувајќи го секој стих со треперлив глас. Ја слушав на обгупати додека патувавме и се сеќавам на зборовите. Само еден од екипажот е жив од 70 мина што отпловија. Помислив дека песната премногу бедно им соодветствува на оние кои тоа утро претрпија така тешки загуби. Меѓутоа, од она што го видов досега, овие гусари не беа ништо помалку бездушни од морето по кое пловеа. Најпосле дувна ветрот. Бродот појде в страна и се приближи. Почувствував како јажето попушта и со еден потек ги пресеков последните два лика. Бидејќи се наоѓав наспроти ветрот, Зад бродот, неговото дејство на чунот беше безначајно, та затоа рече си во истиот момент се најдов крај бокот на хиспаниола. Про бродот почна да се испарува и полека да се движи. Очекувајќи секој момент да се случи несреќа, запнав со сета сила, но согледувајќи дека на ова место нема да ми успее чуно да го оделам од бродот, завезла право кон крмата. Најпосле се ослободив од својот налудничав сосед и токму при последното завеслување, раката ми ја допре некоја јаженце кое што се влечеше префрлено преку оградата, веднаш се фатив за него. Тешко би можел да кажам зошто го сторив тоа. Беше тоа просто природен нагон. Но сега, кога веќе го држев и кога почувствував дека горе е врзано, нешто почна да ме копка, да дзирнам низ прозорецот. Повикувајќи го јажето, го приближив чунот доволно близко до прозорецот и внимателно се подкренав толку што ми се покажа таванот и еден дел од внатрешноста на кабината. Сега бродот со својот мал придружник побрзо се лизгаше по водата. Веќе се наоѓавме на поредно со логорскиот оган. Испањола, како што тоа би го рекле морнарите, гласно мрмореше, се чејки ги безпрестан безбројните бранчиња. Се додека не погледнав низ прозорецот, ми беше разбирливо бродската стража да не ја забележи промената. Меѓутоа еден поглед се ми објасни, а само еден поглед и смеев да фрлам од така несигурна подпирка, бидејќи ги видов Хенц и неговиот другар како се борат, обидувајќи се да го задави еден другога. Се спуштив на седиштето речиси во последниот момент, чуно само што не ми избега од поднозете. По еден момент пред очите ми беа само тие двајца збеснати луѓе со закрвавени очи кои се влечеа да тамуваму под замаглената светилка. За очите да ми се навикнат на мракот, известно време морав да ги држам затворени. Бескрајната балада веќе не се слушаше. Сега целото друштво околу логорскиот оган ја пееше во хор онаа позната. 15 ми наморнали околу ковчегот на покојникот. Ахаха и шишерум. Пиите, а за другото ѓаволот ќе се погрижи, ахаха и шише рум. Токму што помислив дека ѓаволот и пијалокот се дружени во работата на Хиспањола во тој час, од ненадеж ме тргна наглош нишање на чунот кој што остро се сврти и ми се стори го смени правецот. Брзината во меѓувреме чудно му се зголеми. Веднаш ги отвори очите. Насекаде околу мене светкаа мали бранови и брзаа понатаму, обединувајќи се во своето одминување. Самата Хиспањола, по чија трага бев носен, оддалечен само неколку метри како да се заниша и како да се поткрена малко во темницата. Додека се уште се джаре во неа, видов дека и таа сврти кон југ. Погледнав прекурамо, а срцето ми зајде во градите. Баш зад мене ја видов светлината на логорскиот оган. Насоката на истекувањето на водата сврти под прав агол, носеки ги со себе големиот брод и моето чунче и забрзувајќи го својот тек – Креваше се поголеми бранови, го засилуваше шумот, доаѓаше низ теснината кон отвореното море. Од ненадеж, Хиспањола нагло се наведна и се сврти преку 20 степени. Речи си во исто време од неа се слушнаа повици. Оние двајца пијаници, освестувајки се и чувствувајќи опасноста, трчаа на сите страни. Лежев на дното на тој проклет чун и од се срце го молев Бога да ми ја прими душата – Бев сигурен дека на излезот ќе ме покријат силни бранови кои надоаѓаа од морската шир. Тогаш ќе престанат сите мои маки, бидејќи ако може би можев да ја поднесам помислата на самата смрт, беше неподносливо да се гледа како таа смрт полека ми се приближува. Мора да сум лежал така со часови, додека брановите постојано ме фрлале во мутаму и од време на време ме прскале – Смртта ја очекува секој момент. Постепено почнав да чувствувам замор. Сред тој ужас наидуваше на мене некоја неосетливост и повремена вкочанетост, додека најпосле не ме совлада сонот. Лежејќи така на дното од чунот, сонував за својот дом и за стариот адмирал Бенбау. Глава 24. Крстарењето на чунот. Кога се разбудив, веќе беше разденето и видов дека се наоѓам на северозападниот дел од островот со скриеното богатство. Сонцето се беше веќе појавило, но се уште се криеше зад масивот на дулбија, чии големи карпести стрмнини од оваа страна се спуштаа речиси до самото море. По близината се наоѓа Хаулба Лайн, глава и Мизан Јарбол ридовите со имиња на бродови – Едниот од нив беше гол и теме на главата во сојниците високи од 40 до 50 стапки, со подножје закитено со големо количество одронети карпи. Бев одалечен не цела четвртина морска милја и прва помисла ми беше да отвеслам до брегот. Меѓутоа, набрзо се премислив бидејќи силните бранови со бучава која далеку се разнесуваше и уришаа на карпите, а големите млазеви распрснувајќи се на сите страни, секој миг следеа еден по друг. Заклучив дека ако се осмелам да му придам на така опасно место, сигурно ќе ме најде смрт или во најдобар случај залудно ќе ја потрошам силата обидувајќи се да преминам преку тој крш. Покрај сето тоа, догледав и 30 на огромни слузави чудовишта, меки дебели змии, од неверојатна големина кои жмиркаа помазните карпи или скокаа пласнувајќи се во морето, додека од нивниот лајш одекнуваше целата околина. Подоцна дознав дека тоа биле сосема безопасни морски лавови, меѓутоа сега погледот на нив покрај инаку непристапниот брег и огромните бранови беше повеќе од дозволен да ме одврати од излегување на тоа место. Порано би се согласил да умрам од глад и жет на отворено море, отколку да одам во пресрет на такви опасности. Во меѓувреме ми изгледаше дека пред мене стојат многу подобри изгледи на другата страна – Северно од Хаубаун главата се простираше низок брег на кој по осеката остануваа големи површини жолт песок. Малку по северно од таму се наоѓаше уште едно погодно место обележено на картата како шумска пресилка, целото во високи зелени борови кои се спуштаа до самиот брег. Се сеќавам што зборуваше Силва за струјата која одеше кон север, вдолж целиот западен брег на островот со скриеното богатство, а бидејќи веќе почувствував дека сум под незиното дејство, решив за себе да го оставам Хаулбаун, главата и да ја зачувам својата сила за обидот за истоварување кај шумската пресилка која имаше многу попривлечен изглед. Морето силно, но рамномерно се креваше. Од југ доаѓаше благ, умерен ветер кој не беше воспротивно со правецот на струјата, така што брановите се креваа и се спуштаа без да се ломат. Да не беше така, одамна ќе настрадав. Вака, напротив, беше зачудувачки како мојот мал, лесен чун мирно и сигурно плови. Лежејќи во него, често рече си над себе, ќе го здогледа врвот на големиот син Бран, па сепак чунот само малку ќе поскокнеше, ќе заиграше како на зглобови и ќе се спуштеше на другата страна, лесен како птичка. Со време сосема се ослободив, та седнав да ја испробам вештината на веслањето – но и најмалата промена на подложбата страшно делуваше на однесувањето на чунот. Само што ќе направев едно движење, престануваше мазно да се лизга, полетуваше по брано така што ми се заматуваше свеста и прскајќи на сите страни го закачуваше својот клун длабоко во бокот на следниот бран. Си од мокар и уплашен, брзо се врати во поранешната положба, а чунот одново се исправи и продолжи благо да се лизга по брановите како порано. Беше очигледно дека не смеев да се мешам во неговите работи, а земајќи ја предвид брзината со која пловеше, дали воопшто можев да се надевам дека ќе стигнам до брегот. Макар што страшно се исплашив, не паднав со духот. Прво, движејќи се многу внимателно, ја изфрли водата од чуно со помош на мојата капа, а потоа, покривајќи ја малку главата, почнав да наблюдувам како му успева така лесно да плови преку огромните бранови дојдов до заклучок дека брановите големи мазни сјајни планини, како што изгледаат од копното или од бродот, беа всушност слични на низа ридови на земја со своите врвови, рамнини и долини. Чунот, препуштен на самиот себе, ги избираше долините, а ги избегнуваше стрмнините и врвовите на брановите. Значи, помисли во себе, јасно е дека не сакам да ја менувам положбата, ако сакам да ја одржам рамнотежата – па сепак од време на време морав да удрам со веслото, барем на помирните места за да можам да го насочам чунот кон брегот. Веднаш презедов мерки и лежејки на лактите во многу незгодна положба, само понекогаш лесно ќе удрев со веслото, управувајќи го чунот кон местото на истоварувањето. Тоа беше многу напорна работа, а со незначителен резултат, па сепак напредував. Макар што беше очигледно дека нема да ми успее да се истоварам на самата шумска престилка, бидејќи струјата ме занесе околу 100 метри подалеку. Сепак се наоѓав сосема близко до брегот. Сигурен дека ќе стигнам до следниот рт, веќе видов како зелените сенчести крошни на дрвјата се нишаат на ветрот. Беше на вистина крајно време, бидејќи чувствував страшна жет, Сонцето милосрдно печеше додека брановите стокатно ги одбиваа неговите зраци. Целиот бев испрскан со капки морска вода кои се сушеа на мене, а на усните ми се нафат слој од сол. Сето тоа заедно придонесуваше да горам од жед додека главата неиздржливо ме болеше. Гледајки гледајќи ги дрвјата така близко, чувствував силна желба по копното – но струјата набрзо ме однесе подалеку и кога стигнав до ртот, видов нешто што ги измени сите мои намери. Токму пред мене, оддалечена околу половина милја, се нишаше хиспанјола со распнати едра. Бев сигурен дека стражата ќе ме забележи и ќе ме фати, но чувствував толкова желба што можноста за тоа повеќе ме радуваше отколку што ме плашеше. Но пред да дојдам до некој заклучок, толку ме изненади она што се случуваше, што застанав джареки се вчудоноиден. Бродот беше под главното и со двете помошни едра, а прекрасното бело платно се осјајуваше на сонцето како снег или како сребро. Кога пред малку го видов, сите едра му беа распнати, а одеше во правец на северозапад, та предпоставив дека заобиколувајќи го островот се враќа во заливот. Веднаш потоа тргна кон запад, така што помислив дека ме видела и дека тргнале по мене. Најпосле, меѓутоа, Налета право на ветрот, запре и известно време стоеше така безпомошен додека едрата му потреперува. Баш се невешти, извикав. Мора да се се уште пијани како трупци и помислив како капетанот Смолет би ги прекорил за тоа. Во меѓувреме, бродот полека се вртеше и земаше друг правец. Две-три минути брзо едреше, а потоа повторно најде на ветар и застана – Тоа постојано се повторуваше таму-ваму, горе-долу, кон север и југ, исток и запад. Хиспањола идреше во налети, а секогаш завасуваше како што почнала, со олабавен једра. Сега ми беше јасно дека со неа никој не управува, а ако е така, што се случува со оние двајца? Или беа мртви пијани, или може би ја напуштиле, та да помислив дека би можел да се качам на неа и да му ја вратам на капетанот. Струјата ги носеше чунот и бродот со иста брзина. И тоа кон југ. Бродот всушност одеше со такви прекини задржувајќи се подолго, така што повеќе можеше да се рече дека за, заостанува колку што се одалечува. Сигурно знаев дека би го стигнал само да се осмелам да седнам и да завеслам. Обземен од авантурата, но и на помислата на вода што таму би нашол, ја удвоив храброста. Станав, а во истиот момент ми полета во пресред цел облак капки. Но овој пат не попуштив, туку го усредоточив целото внимание и сила, веслајки кон Хиспањола. Набрзо чуно, толку ми се наполни со вода што морав да застанам и да ја изфрлам, додека срцето ми чукаше како на птица. Сепак постепено свикнав на новата ситуација, а мојата ореова лушпа вешто поминуваше меѓу брановите кои само од време на време ја удираа бочно, заплеснувајки ме со својата пена. Брзо се приближив кон Хиспањола – Веќе го видов блесокот на бронзата на крмата, а се уште ни жива душа не мрзаше на покривот. Единствено што можев да предпоставам беше дека е бродот напуштен. Во најлош случај, луѓето лежат пијани до, долу, каде што може би би можел да ги затворам и да правам со хиспањола што ми е волја. Известно време го правеше она што најмалку сакав, мируваше. Се движеше во правец на југ, сопињајки се за цело време. Секогаш кога ќе застанеше, едрата и се исполнуваа, а тоа веќе во последниот момент ја насочуваше во правецот на ветрот. Се разбира дека тоа најмалку го сакав, бидејќи иако изгледаше безнадежно, едрата и тупаа како да пукаат топови, а трупјето се тркала и тропаа по покривот, сепак ми се одалечуваше, не само заради брзината на водената струја, туку и заради своето газилиште кое природно беше големо. Најпосле сепак ми се даде прилика – За кусо време ветрот стивна, а струјата ја свртих испањола. Пред мене се покажа незиниот заден крај со прозорецот од кабината. Прво што ми падна во очи беше дека ламбата над масата светеше, иако веќе одамна беше ден. Главното едро висеше опуштено како знаме. Да не ја носеше струјата, би се помислило дека сосема мирува. Во следните неколку моменти малку бев се заборавил, но потоа го удвоив напорот и одново почнав да пристигнувам. Не бев оддалечен ни 100 метри, кога ветрот пак продолжи да дува. Јажињата и се затегна, а таа тргна побрзо спуштајки се и издигнувајки се како ластовица. Првин се почувствував разочаран, но веднаш потоа се израдував. Се вртеше се додека кон мене не и се покажа целиот блок. Дури и повеќе додека расстојанието меѓу нас не се сведе на половина, потоа третина, а потоа на четвртина – Веќе можев да ја видам белата пена пред низиниот клун. Од мојот чун ми изгледаше огромна. Од деш почувствував опасност. Одве има време да мислам, нешто да сторам и да се спасам. Се наоѓав на врвот на еден бран кога бродот го видов на друг. Бродскиот чамец ми висеше над главата. Скокнав на нозе и се отфрлив тргнувајќи го чунот со нозете. Со едната рака се фатив за пречката од едрото додека ногата ми остана меѓу столбот и споната – Додека тресејки се се уште тука, Висев тапиот удар ми навести дека бродот налетал на чунот и дека тук така сум оставен на Хиспањола без одстапница. Глава 25, долу гусарското знаме. Токму ја дофатив конструкцијата на која висеше бродскиот чамец, кога помошното едро полета и со тресок удри во другото. Дури утробата на бродот се затресе. Меѓутоа, следниот момент, бидејќи другите едра и натаму влечеа, тоа се врати и безпомошно висна. За малку што не се најдов во водата од силниот удар, па не губејќи време, отпозли... отпозлив по оградата и главечки се урнав на палубата. Се најдов на предниот дел од бродот, заскриен со влезот на морнарската кабина, а главното едро кое беше затегнато, ми го заскриваше едниот дел од задната палуба. Се беше пусто – Поштиците кои не беа измиени уште од побуната се гледаа од печатоци на стапалки, додека едно празно шише се со искршено грло леташе тамуваму како живо полукот за одлив на водата. Од недавнеш Хиспањола влезе право во ветрот, пречки зад мене зачкрипеа, крмата бувна, целиот брод болно застенка и се затресе, а во истиот момент главното едро полета внатре и ми го ослободи видикот до задниот дел од бродот. Двајцата стражари на вистина беа тука. Оној со црвената шамија лежеше на грб вкочанет како кип со расширени раце како растнат, додека низ отворената уста му се гледаа забите. Меѓутоа, Хенц седеше подпрен на оградата со подбрадокот на градите и со отворени дланки на подот, додека лицето, иако опалено од сонцето, беше бледо како крпа. Известно време бродот се препнуваше назад и встрана, страна, како конј азган. Идрата налетуваа час на едното, час на другото јаже, додека главното едро се нишеше во мута му, а катарката болно јачкаше под нап напорот. Повремено тенки облаци од капки паѓаа преку оградата, додека огромните бранови удираа бочно во бродот. Бурата, овде, ми изгледаше многу посилна отколку во малиот чун, самоделски направен, кој сега се наоѓаше на морското дно. При секој поголем потрес, оној со црвената шамија полетуваше право на една страна, а веднаш потоа да се растркала на другата. Беше просто страшно да се гледа, неговиот изглед и грозната насмевка со која ги покажуваше своите заби, ни најмалку не оддава чувство дека се случува нешто вонредно. Меѓутоа, Хен се повеќе се скуп, скупчуваше, а се спушташе се подолу. Нозете му се ширеа, а целото тело му се свртуваше кон крмата – така што неговото лице малку по малку ми се губеше од вид додека не остана само темето, увото и свитокот на едниот мустаки. Во исто време на штиците околу двајцата забележав големи дамки веќе сирена крв и почнав себе си да се уверувам дека во пијанството се заклалале еден со друг. Гледав така и неколку мига размислував додека бродот мируваше, А тогаш од ненадеж забележав дека Израел Хенц делумно се врти и дека при тоа овка се додека не се врати во положбата во која го видов првиот пат. Овкањето што навестуваше голема болка и српеност, а и она како му висеше долната усна, до срце ме потресе. Но штом се сетив на разговорот што го слушнав од бурето со јаболка, од сожалувањето не остана ништо. Заобиколив зад неговиот грб и застанав кај главното едро – Станувај, господине Хенс, викнав со подсмев. Тој само мрзеливо преврте со очите, очигледно веќе беше во таква состојба што ништо не можеше да го зачуди. Само рече «Ракија». Оценив дека не смеам да губам време и бидејќи го избегнав судирот со пречката од едрото која токму во тој момент полета преку палубата, се спуштив по скалите во кабината. Тука затекнав таков неред каков што не може да се замисли. Сите фиоки кои се држеа заклучени сега беа искршени и отворени во потрага по плен на подот, каде што ништожниците пиеле и се советувале по враќањето од логорите. Од логорот крај мучуриштето имаше дебел слој кал, а на белобојадисаните дзидови, обравени со злато, се гледа од печатоци на нивните нечисти раце. Десетина празни шишиња сангараа во кјошевите при подвижувањето на бродот, додека една од докторовите медицински книги лежеше отворена на масата со искинати листови кои веројатно ги употребувале за припалување на лулињата. Насред овој крш, ламбата и натаму фрлаше чадлива матна светлина. Од кабината помина во оставата за пијалок. Сите буриња беа однесени, а огромен број шишиња испиени и фрлени. Јасно е дека за целото време од како почна бунтот, тие се пијанеле. Пребарувајќи овде, сепак во едно шиша најдов малку ракија за хенц, а и некој бисквит и компот, доста суво грозија и парче сирење за мене. Со ова богатство излегов на палубата, сето тоа го спуштав зад крмата, подалеку од Хенц и добро се напив вода од бурето што се наоѓаше наблизу. Дори тогаш, отидов кај него и му го подадов шишето со ракијата. Повлече добра голтка, а дури потоа го зачепи со устата. Аха, рече, баш ова ми беше потребно. Тогаш веќе се најдов во своето засолниште каде што почнав да јадам. Многу ли си повреден, го прашав. Тешко одговараше. Подобро речено почна да подкаснува. Да е докторот на Бродов, рече, би се повратил дури да мигнеш, но гледаш, мил мој, немам среќа. Така обично се случува со мене. Што се однесува до тој влечко, тоа покажа на оној со црвена шамија на главата, Тој е веќе мртов, што всушност заслужи, инако никогаш не беше вистински морнар. А од каде доаѓаш ти? Па, реков, сакам да ја преземам командата на бродот, господине Хенци, бидете љубезен до натамошните наредби да ме сметате за капетан на Хиспањола. На тоа тој добро ме одмери, но не рече ништо. Бојата на лицето малку му се врати, макар што се уште изгледаше доста слаб, и при секое движење на едреникот се нишаше во мута му. О, слушајте, Хенс, продолжив, не ми се допаја ова знаме и со ваша дозвола веднаш ке го симнам. Во секој случај, подобро е да бидеме без никаква, отколку со ова. Ја заобиколив пречката од едрото и дофаќајќи го јажето го симнав црното гусарско знаме и преку ограда го фрли во морето. Да живее слободата, викнав, мафтајки со капата. Ова е крај на капетанот Силва. Подмолно подоко со наведната глава, Хенц внимателно ме гледаше. Капетан Хоукинс рече најпосле, сметам, сметам дека сега некако би сакал да стигнеш до брегот. Да речеме малку да поразговараме за тоа. Зошто да не? Од се срце, господине Хенц. Само продолжете. Јас продолжив да јадам со голем апетит. Оној таму, почна тој, покажувајќи изнемоштено со главата во правец на мртвиот, се викаше Обрајан, вистинско ирско простачиште. Значи, тој човек и јас ги кренавме идрата со намера да се вратиме назад. Меѓутоа, тој е сега мртов, лежи како труп, а кој да управува со бродот, те прашува. Ти не си за тие работи, погледни се, освен ако јас не ти покажам. Значи, слушај добро што ќе ти кажам. Ти ќе ми носиш храна и пијало, ќе ми додадеш и едно старо шалче или шамиче да ја завијам оваа моја рана, а јас ќе ти кажам што се треба да правиш за Хиспањола да ја помрднеш одовде. Разбираш? Тоа е, мислам, во ред услуга за услуга. Ке ти кажам едно нешто, почнав јас. Не сум јас некој глупчо или човек што не го познава морето. Се разбирам јас во нештата. Знам дека се обидов и не успеав. Сега е на тебе редот. Северниот премин. Се прашуваш зошто ти е, а не јас. Би ти помогнал да ја одведеш и во пеколот ако треба. Би ти помогнал по гјаволите. Предлогот беше прифатлив, та да на самото место случивме договор. Три минути подосна, Хиспањола лесно пловеше по брегот на островот со скриеното богатство, со изгледи да допладне да стигне до северната страна на островот, а пред осеката до северниот премин каде што би ја заринкале пред да се повлече водата. Тогаш ја остави в крмата и слего во кабината за од својот сандак да земам еден свилен конец кој мајка ми ми го даде на заминување на пат. Му помогнав да ја завие раната на бутот која престана да крвари и бидејќи и малку јадеше проголта уште две-три голтки ракија. Кенц почна вино да се опоравува, а потоа погласно зазборува со еден збор изгледаше сосема друг човек. Ветрето одлично ни одеше на рака. Пред него летавме како некоја птичка. Брегот крај нас одминуваше, а секој момент гледката се менуваше. Поминавме покрај риди, ридестите краишта, се лизгавме покрај низок песочен предал, покриен со редки, раз, закржлавени борчиња и набрзо го заобиколивме карпестиот брег на северниот крај од островот. Бев одушевен од своето управување со изгледот и со вонредно убавиот сончев ден. Сега имав доволно вода и добра храна, а победата што ја извојував придонесе за смирување на совеста што ме гризеше заради напуштањето на моите другари. Мојата единствена грижа беше овој морнар, чии посмешливи очи го следеа секое моје движење и на чие лице лебдеше чудна насмевка. Насмевка на болка и слабост на намачен стар човек, но сепак полн посмешливост. Додека ме следеше со погледот и долго-долго ме посматраше, на лицето можеше да му се прочита измама. Глава 26. Израел Хенс. Погодниот ветар дуваше во западниот правец, така што сега од крајно североисточна точка кон северниот премин пловевме уште полесно. Само што бидејќи сега бевме без котва, а бродот не можевме да го заринкаме додека не надојдоа уште вода, мораше да се маневрира за да се добие во време. Хенс ми даваше упаства во поглед на менувањето на бравецот и бидејќи успеа во тоа, седнав да продолжам мирно да јадам. Капетане, ќе рече тој по подолго молчење со она иста непријатна насмевка. Како би бил овој мој другар Обрајан да го префрлиш преку ограда? Не да сум сушност некој за многу чистунство, ниту особено внимава на редот, а самиот е виновен за ова што го снајде. Само мислам дека не би требало тој овде да ни служи за украс, зар не? Не сум доволно силен за тоа и не ми се допаѓа тој вид работа, та според мене може да остане да лежи тука каде што е реков. Оваа хиспанјола е некој баксус брод, продолжи тој трепкајки. Многу луѓе настрадаа на неа, колку мина само кутри морнали се истепани од како јас и ти тргнавме од Бристол. Такво проклетство никогаш не сум доживеал. Ете, И тој, обрејан, сега е мртов, зарем не? Знаеш, јас не сум ти некој учен човек, но ти знаеш да читаш и да пишуваш. Отворено те прашувам, сметаш ли дека човек по смртта може да се врати во живот? На човекот можете да му го обиете телото, но не и душата. Тоа белким ви е познато, одговорив. Обрајан е на пат за другиот свет и може би сега не гледа. Е, тоа ти е баш жална работа. Излегува некако како убивањето да е всушност губење на време. Но, впрочем, колку што можев, до сега да почувствувам, душата не представува кој знае што. Со тоа нема да ме исплашиш, Джим. А сега, ајде, мил мој, слези од кабината и донеси ми, па, по, по, волите, како се викаше? А, да, донеси ми едно шише вино, Джим. Оваа ракија за мене е многу силна. Ова негово колебање ми се стори некако неприродно, а што се однесуваше до тоа дека ракијата била премногу силна за него и дека повеќе сакал вино, не можев да му верувам. Беше јасно дека сакаше да ме оддалечи под било кој изговор, само не знаев зошто. Го избегнуваше мојот поглед и со очите шараше во му горе-долу, де гледаше во небото, де пак фрлаше површен поглед на мртвиот Обрајан. За сето време се смешкаше и некако збунето се оближуваше – така што и најмало дете можеше да забележи дека подготвува некоја измама. Бидејќи мојата предност над еден ваков будалетинка се состоеше во тоа што самиот можев да го скријам своето сомнение, та затоа без заобиколување му одговорив. Виното секако добро ќе ви дојде. Сакате бело или црно? Наполно ми е се едно другар, главно да го има доволно и да биде добра сорта. Нема тука, братче, некоја особена разлика, зар не? Во ред, ке ви донесам црно портско, само ке ми треба малку време да го најдам. По тие зборови се стрчав по скалите, правејќи што поголема врева. Штом се спуштив, ги собув чевлите, речи си нечујно го претрчав ходникот кој водеше до предниот дел на бродот и откако се искачив по скалите, внимателно ја подадов главата. Иако знаев дека не би предпоставувал дека сум таму, сепак бев на штрек. Набрзо се обистинија моите најцрни предпоставки. Видов како полека се подкрева на рацете и на колената и макар што ногата очигледно многу го болеше, бидејќи слушнав дека Стенка доста брзо се тркалаше преку палубата. За половина минута беше веќе кај оградата, каде што од еден куп јажиња извади нож или поточно кама, до самата рачка натопена со крв. Од кога само за момент ја погледна, Притоа смејки се одвратно го испроба сечилото на раката и брзо ја пикна во пазувата. Потоа брзо откаска назад на своето место. Тоа беше се што требаше да знам. Хенс можеше да се движи, сега беше и вооружен и очигледно сакаше да се ослободи од мене. Требаше да бидам негова следна жртва – Што имаше намера да прави после тоа, дали ќе премине преку целиот остров од северниот премин до логорот во мучуриштата или со палење оган ќе бара помош од своите другари кои се наоѓаат на другата страна на островот, беше прашање кое многу не ме засегаше. Сепак беше сигурно дека воедно можам да му верувам. Нашите намери во поглед на усмерувањето на бродот до брегот сосема се поклопуваа. Двајцата сакавме да го заринкаме во некое сигурно, скришно место, за кога ќе се даде прилика да можеме повторно да го ставиме во движење, оттаму со што помалку труд и опасност. Поред тоа, сметав дека животот не ми е во опасност се додека не ја завршам таа работа. Се разбира, размислувајќи за ова не губе време. Колку што може в потивко се врати во кабината, повторно ги обув чеблите, изграбувајќи го првото шише вино на кое случајно ја спушти фраката, се вратив на палубата. Хенц го најде скупчен на истото место на кое го оставив. Очните капаци му беа спуштени, веројатно со тоа сакаше да каже дека е толку немоќен што не може да ја поднесе дури ни дневната светлина. Меѓутоа, кога му придов, тој сепак го крена погледот, го намести грлото на шишето како човек добро извежбан во таа работа и извикувајќи нека е со среќа, повлече добра голтка. Известно време лежеше мирно, а потоа од джебот извади парче тутун и побара од мене да му одсечам малку. И сечи ми парче за джвакање, рече. Немам кај себе нож, а ни доволно сила тоа сам да го сторам. Ех, Джим, чувствувам дека ме напушти силата. Моје добро момче пресечи само едно добро парче, бидејќи изгледа дека тоа ќе ми биде последно. Јас сигурно се подготвувам на долг пат во вечен мир. Да сум на твое место и така лошо да се чувствувам, би се помислил на... би се помолил на Бога како секој христијанин, му реков. Зошто? рече. Еве кажи ми зошто. Зошто? извикав. Пред малку ме праша дали човек го продолжува животот по смртта. Меѓутоа знаеш дека сите имаме душа. Сепак си изгубил верба, си живел во греф, во лага и крв. Покрај твоите нозе лежи човек кого со своја рака си го убил и уште ме прашуваш зошто. Е па затоа бе, Хенц. Зборува возбудено, бидејќи притоа мислев на окрвавената кама скриена во неговата пазува со која во своите нечисти мисли се подготвуваше да го прекине и мојот живот. Тој пак повлече уште една голтка вино и почна да зборува со необично свечен глас. Има веќе 30 години од како пловам по морнијата – Се нагледав добри и лоши работи, убаво време и бесни бури, недостигна храна, вадење на ножеви и уште многу нешто. Сепак можам да ти речам дека доброто се враќа со добро. Секогаш бев за оној кој прв удира. Мртов кон не фрла клоци. Тоа се тие мои погледи на животот, амин, нека биде така. А сега, внимавај што ти зборувам, додаде од ненадеж минувајќи го тонот, доста правевме глупости. Веќе одамна настапи плимата и нивото на водата е сега доволно високо. Ти наредувам, капетане Хоукинс, да го тераш бродот право низ преминот и еднаш да завршиме со тоа. Видов дека во моментот беше безсмислено да му се противам. Немавме за одење ни уште две цели мили, но мораше да се работи многу внимателно, бидејќи преминот за Северниот залив не само што беше тесен, туку беше и плиток. Мислам дека бев добар и вешт подчинет, а сигурен сум дека Хенц беше одличен крмар. Бидејќи по известно кружење минувавме крај самиот брег со таква сигурност што беше задоволство да се гледа. Штом минавме низ преминот, од сите страни се најдовме обкружени со копно. Брегот на Северниот залив беше покриен со густа шума, но за разлика од заливот на југ, овој беше доста потесен и подолг, сличен на вливот на некоја река што всушност и беше. Токму пред нас, на јужниот крај, догледавме остатоци од некој брод во последниот степен на распаѓање. Беа тоа остатоци од некој голем едреник со три арбола, кој тука лежал долго изложен на невремето, така што на секаде од него висеше морска трева, а на палубата израснале грмушки што сега буеја. Ова беше тажна гледка, но по тоа можеше да се заклучи дека заливот беше заскриен и мирен. Ене, рече Хенц, погледни таму. Она е токму место какво што ни треба да ја заринкаме Хиспанјола. Совршен песок на кој би можеле да се разпознаат трагите од мачешки шепи. Некаде наоколу секаде шума, а на оној стар едреник цвеќе како во некоја градина. Кога ќе го заринкаме? прашав. Како подоцна ќе го истуркаме? Сосема едноставно одговори. Бродот добро ќе го врземе, а ти кога ќе настапи осека, ќе поминеш со јажето на брегот. Со него ќе поминеш околу еден од оние големи борови и ќе се вратиш. Другиот крај од јажето овде ќе го ставиме на макара кога ќе се појави потреба ќе сочекаме плима и неколку пати ќе ја свртиме макарата. Блодот, бродот ќе заплови како риба. А сега, момче, добро внимавај. Веќе сме близко, а бродот треба да се исправи. Еве, десниот бок малку така полека, сега десниот, малку левиот, држи, држи. Додека командуваше, јас со напрегнато внимание ги извршував наредбите, кога одеднаш тој викна. Сега право во правец на ветрот! Прсто ја држев крмата, а Хиспањола брзо идеше напред. Возбудувањето за овие неколку минути беше такво што целото внимание го усредсредив на бродот и речиси заборавив да внимавам на Хенс. Бев толку занесен очекувајќи потрес од допирот со копното што ја превидов опасноста што ми висеше над главата и се джарев преку оградата на десниот бок по големите млазови што клунот ги оставаше зад себе. Не би можел да кажам зошто, но одеднаш повторно се сетив на опасноста што ми се закануваше и ја свртив главата токму навреме да ја спасам. Може би слушнав чкрипење на подот или ја назрев сенката што се подаваше кон мене, или тоа беше просто инстинкт на мачка, но кога се свртив го видов Хенс сега многу поблиску до мене, со крамата во десната рака. Мора двајцата да сме вреснале во истиот момент кога ни се сретнаа погледите, но додека јас само цивна во стравот, тој рикна како звер во напад. Во истиот момент се фрли напред. на страна и ја пушти фрачката на крмата која полета напред и силно го удрив право в гради. Мислам дека ова ме спаси, бидејќи тој за момент запре како вкопан. Уште пред да може да си дојде на себе, Ја искористив приликата да се извлечам од аголот каде што му бев на дофат и да се доберам до отворената палуба. Запрев кај главното едро, го извадив пиштолот од джебот и бидејќи тој тргна кон мене внимателно на нанишанив и го повлеков чкрапалото. Пиштолот само чкрапна, но не пукна, сигурно правта му беше влажна. Се прекорував себе си заради својата небрежност како можев да бидам така лекомислен, та навреме да не ја проверам исправноста на кременот и барутот. Секако сега не би се наоѓал во положба на јагне кое бега пред волк. Така брзите движења на еден ранет човек просто ме збунија. Од брзаница и бес беше црвен како рак, додека перчин и бела коса му паѓаа преку челото. Нема време ниту намера да го употребам својот втор пиштол, бидејќи бев убеден дека и тој би откажал послушност. Едно нешто ми беше јасно. Не смеам само да се повлекувам пред него, бидејќи на крајот сепак ќе ме втисне в зид и ќе добие уште една одлична прилика како онаа кај крмата. Тогаш би ми останало само уште едно единствено чувство во животот, продирањето на крвавата кама во моето тело. Го држев едрото со двете раце и со напнато внимание исчекував што ќе се случи. Увидувајќи дека имам намера да облетувам наоколу, тој за момент запре, смислувајќи некое лукавство со кое би ме надитрил. Ова беше игра која имав добро испечена уште од дома, кога со другарите се јазев по карпите околу пештерите во црниот рид, но никогаш порано бидете убедени со така напрегнати нерви како сега. Сепак, како што реков, ова беше игра за момчиња – а бидејќи противник ми беше еден постар морнар и тоа ранец, сметав дека нема да се посрамотам. Одново се почувствував многу похрабар и размислувајќи кон што води сето тоа, дојдов до заклучок дека вака можам долго да издржам, но сепак без изгледи за конечен спас. Додека работата стоеше, Хиспањола на, на врапито запре и се затетерави, заринкувајќи се тој момент во песокот, а потоа брзо како стрела се навали на левата страна за цели 40 степени. Огромен бран вода плисна преку оградата врзна, а потоа полека како од некоја бара почна да истекува во одводниот олук. Истиот момент двајцата се најдовме еден крај друг во водата, се валкавме заедно кон оградата додека вкочанетото тело на мртвиот морнар со црвена шамија на главата и чии раце и натаму беа расширени, верно не следеше. На вистина бевме толку близко еден до друг што при падот со главата ја удрив ногата на Хенц, така што ми се стори дека сите зави ми се раздвижија. Без оглед на тоа, сепак прв станав на нозе, бидејќи Хенц се беше сплеткал со мртовец, со мртовецот. Вака, навалената палуба воопшто не беше погодна за трчање, а бидејќи противникот се наоѓаше речиси непосредно пред мене, морав сам неодложно да смислам нов начин на спасување. Можам да речам дека скоро ја немав завршено мислата, а веќе јурев кон главниот јарбол, брзо ги зграпчив скалите кои водеа кон осматрачницата и не знам дали повеќе со рацете или со нозете се качив горе каде што седнав и здивнав. Брзината ме спаси. Додека се уште се јазев, камата тапо се забоде во јарболот на оддалеченост на неколку сантиметри од моите стопала – Сега гледав долу во Хенц кој со отворена уста вджашено се джареше горе во мене, прекрасен израз на секој сликар кој би сакал да представи разочарување и вджашеност. Сваќајќи дека во моментот не ме застрашуваше опасноста, ја искористив приликата да го наполнам пиштолот. И откако го сторив тоа, а за уште подобро да се обезбедам, го испразнив и вториот и се фрлив на работа. Хенс веднаш ја виде мојата намера – Му беше јасно дека тркалото на среќата се сврте и колебајки се само за миг-два, се приближи до скалите и со камата в заби почна полека, тромо и со забележителна болка да се качува кон мене. Со тешка мака, стенкајки, ја влечеше по себе својата ранета нога. Кога беше од прилика на третина пат до мене, завршив со подготвувањето на вториот пиштол, а тогаш со поеден во секоја рака надменно му викнав – Уште само еден чекор Хенц и ќе ти го истура мозокот. Како што самиот убаво кажа, мртовците не касаат, додадов подбивно. Тој веднаш застана. Поред грчењето на лицето можев да видам дека се обидува нешто да смисли. Беше на вистина во мачна положба, а јас речи си безбеден, па гласно се насмеав. Најпосле, Од кога ја проголта плунката, иако не можеше да го отстрани од лицето изразот на крај на збунетост, тој проговори. Пред тоа, за да може да зборува, го извади ножот од устата, инако во секој друг поглед стоеше мирно, како што Бев му наредил. Джим рече, мислам дека обајцата сме на погрешен пат. Мислам дека би било подобро никако да се спогодиме. Знаеш дека би бил мој само да не дојдеш до она нагло навалување на бродот. Ете, немав среќа. Според се, би требало да те удрам, но тоа тешко му паѓа на еден стар морнар како што сум јас, кој целото време го има во вид тоа дека ти, Джим, си само новак. Ги слушав неговите зборови и се насмевнував, чувствувајќи се како некој е петле на зид кога наеднаш десната рака ми одлета за драмото. Нешто како стрела зафрачен низ воздухот. Почувствував удар и болка. Десното рамо ми беше приковано на јарболот. Во моментот на страшна болка и вчудо невиденост, тешко би можел да речам од своја волја, а сигурен сум со безсвесна цел, двата мои пиштоли спука и ми излетаа од раце. Не паднаа сами. Истиот миг, со недовршен лелек, Хенс ги испушти жињата и со главата удолу летна в море. Глава 27. Осмаци. Заради навалената положба во која сега се наоѓаше бродот, јарболот висеше далеко над водата, та од осматрачницата на која се наоѓав можев да ја видам само водата во заливот. Хенс кој не се беше искачил така високо, според тоа падна поблиску до едреникот до самиот негов бок. Тој еднаш исплива на површината, но повторно се врати на дното, оставајќи зад себе крвава трага и пена – Кога водата се смири, го видов како лежи склопчен на чистиот светол песок во сенката на бродот. По некој рибче ке минеше покрај него, а заради бранувањето на водата изгледаше како да мрда, обидувајќи се да стане. Меѓутоа, коршумите и водата го сторија своето. Беше мртов и представуваше добра храна за рибите во морето каде што имаше намера мене да ме изфрли. Дори од кога се уверив во ова, почувствував болка, изнемоштеност и страв. Топла крв ми се слеваше низ грбот и градите. Чувствував дека камата, таму каде што ме беше приковала за јарболот, ме пече како вжарено железо. Па сепак физичката болка која ја поднесував без овкање ми задаваше речи си помалку грижи од колку стравот дека заради изнемоштеност ке паднам од осматрачницата во мирната зеленкаста вода покрај Хенц. Исрпен со затворени очи се држев цврто со двете раце – По некое време се почувствував малку подобро, пулсот подобро ми работеше и можев да господарам со себе си. Првата мисла ми беше да ја извлечам камата, но или затоа што таа беше силно забодена во јарболот или заради мојата исцрпеност, треснувајки се, се откажав од таа намера. За чудно чудо, тоа што се стреснав ми помогна. Камата всушност за малку не ме промашила. Прикована ми била само кожата и бидејќи се стресов, таа се откина. Се разбира, крвта потече посилно, но јас се чувствував слободен, бидејќи сега само палтото и кошулата ме врзуваа за јарболот. Со едно нагло движење и двете ги скинав и по скалите од спротивната страна се симнав на палубата. Онака истрпен за ништо на светот не би се решил да се симнам преку оние над водата, од кој Хенц падна. Потоа се симна во кабината и ја преврза франата која се уште крвареше и ми задаваше силна болка, но која не беше длабока и опасна, ниту пак многу ми пречеше при работата. Тогаш се обзрнав околу себе и бидејќи сега бродот во која во некоја смисла ми припаѓаше мене, се решив да го отстранам и последниот патник, мртвиот Обрајан. Како што веќе реков, Тој лежеше до самата ограда на бродот како некоја страшно незграбна восочна фигура со човечки бои, но не и боја на изглед. Заради положбата во која се наоѓаше, немав со него голема тешкотија, а бидејќи во последно време бе видел доста страшни работи, секој страф од мртовец беше исчезнал од мене. Па фаќајки му го палтото и ногавицата, го кренав како некоја вреќа и го префрлив преку оградата. Телото плесна и потона, На површината остана само црвената шамија која му падна од главата, а кога морето малку се смири, го видов како лежи покрај Израел Хенс. Телата им се лулеја при бранувањето на водата. Иако многу млад, Обрајан беше без коса. Неговата келава глава лежеше на колената на човекот кој го уби, додека рибчињата брзо се сноваа му околу двајцата. Сега бев наполна сам на бродот. Настапи осека – Сонцето се подготвуваше да зајде, а сенките на боровите на западниот брег се протегаа преку целиот залив, шарајќи ја и палубата. Се креваше вечерно ветре и ако Хиспаниола беше зацкриена од исток со ридот со два врвови, јажињата тивко подпевнуваа додека лабавите едра клопотереа во мута му. Ја согледав опасноста, па успеав некако да ги спуштам помошните едра, но со главното одеше тешко – При навалувањето на едрото, пречката ми полета надолу, така што едниот крај со едниот дел од едрото и дојде под вода. Ова го отежнуваше потфатот и го правеше опасен, па се колебав дали да го преземам. Најпосле го извадив ножот и го пресеков јажето. Едрото нагло се урна во водата, пливајќи по неа како некоја огромна морска желка. Иако со сите сили го затегнав пресечниот крај, не ми успеа да го задржам а како утека ми остана уверувањето дека сум се обидел од своја страна да направам се. Киспањола од сега мораше да се потпре на среќата како што и самиот тоа го правев. Сега веќе целиот залив се ногеше во сенка. Последните зраци од сонцето, сонцето се сеќавам се пробиваа низ дрвјата и паѓајќи врз цветниот покрив на скапаниот брод, блескаа како безценето камење. Чувствував трпки во телото, Во водата брзо се повлекуваше додека бродот полека се спушташе на подпорниот кружен обрач. Дојдов до оградата и погледна во водата. Изгледаше сосема плитко, па полека се спушти долу, држејќи се со двете раце за синџирот на сидрото. Ми допираше само до појасот, а бидејќи под нозете имав цврста брановита песок, целиот среќен тргнав кон брегот, оставајќи ја на валената Хиспањола со низиното главно едро, кое полека одминуваше по морската површина. Сонцето веќе зајде. Настапи квечерина, а низ зборовите кои полека се нишаа шумолеше ветрот. Најпосле пак бев на суво и тоа со добри резултати. Хиспањола лежеше тука далеко од гусарите. Нашите луѓе одново можеа да се качат на неа и да отпловат. Нестрпливо го очекував часот кога ќе се вратам назад во нашето утврдување и ќе го изложам својот успех. Може би малку ќе ми префрлаат што ги оставив без да прашам, но се надевав дека повторно освојувањето на Хиспањола ќе представува таков одговор што и самиот капетан Смолет ќе ми признае дека не сум губел залудно време. Размислувајќи така многу расположен, се враќав кај своите другари. Се сеќавам дека на источната рекичка која се влеваше во заливот над капетан, на капетан Кит, извираше под ридос со два врва кои се наоѓаше од мојата лева страна, па се упати во таа насока да ја прегазам на местото каде што беше најмала. Шумата не беше густа и одејќи се така по долината, наскоро се најдов во подножието на ридот, а веднаш потоа загазив во рекичката. Ова ме доведе поблиско до местото каде што се сретнав со Бен Ган, оставениот морнар, па со бурно внимание се движев по малку заобиколен пат. Квечерината сосема настапи кога излегов меѓу двата врва, малку потаму здогледав голем оган на кој овој жител на островот веројатно ја подготвуваше својата вечера – па сепак во себе мислев како може да биде толку нетрп... непредпазлив ако светлината може да се види одовде. Има ли некоја причина заради која и самиот Силва не би можел да ја забележи од својот логор по мочуриштата кај брегот. Постепено ноќта стануваше се потемна, па единствената светлина од огнот на Бен Ган ми служеше како патокас. Двоглавиот рид зад мене и дулбија десно, Постепено исчезнуваа во темнината, а звездите беа бледи и разредени, а јас талкав ни шумата, сопнувајќи се од грмушките и паѓајќи во песочните длапки. Наеднаш ме осветли некоја светлост, па го кренав погледот. Бледи зраци просветлуваа од врвот дулбија, а набрзо низ крошните на дрвјата забележав нешто округло и серебренесто. Се појави месечината, мојот верен сопатник. Сега се движев многу полесно и наскоро го совладав остатокот од патот. Дечи корејки, и детрчајки нестрпливо се приближував кон нашето утврдување. Сепак, кога веќе бев во непосредна близина, го успорив чекорот. Би, бил вистина, та, би било на вистина тажно ова авантура да се заврши со мојата смрт и тоа токму од оние кои тоа секако не би го сакале. Месечината се креваше се повисоко и повисоко. Незините зраци фрлаа се посилна светлина низ разредените дрвја, но во истиот миг пред себе догледав една друга, која наполно се разликуваше од месечевата. Беше црвена и топла и само од време на време потемнуваше како жар од некој голем оган со гламји кои од го догоруваат. Ми беше сосема нејасно што би можело тоа да биде. Најпосле стасав до чистината пред оградата од коле, западниот крај беше осветлен од светлината на месечината, додека остатокот од зградата заедно со зградата што беа во мрак беше испресечен само со понекој зрак. Од другата страна на зградата догоруваше огромен оган ширејќи постојано црвена светлина која силно се оддалечуваше од мекото месечево бледило. Се беше пусто и мирно, со исклучок на шумењето на лисијата од ветрето. Гледката беше необична и чудна, па малку уплашен запрев. Не беше наш обичај да палиме голем оган. Поред наредбата на капетанот, внимававме на секое дрвце, па почнав да се грижам да не се случило нешто лошо за време на моето отсутство. Внимателно прикрадувајќи се, одбегнувајќи го осветлениот простор, го одправ најтемното место од источната страна на оградата и ја прескокнав. За уште подобро да се осигурам, се спуштив на колена и бешумно одлазив кон најблискиот агол на зградата. Додека се приближував, почувствував големо леснување. Звукот кој допираше до мене всушност не беше пријатен. Порано во врска со тоа често правев забелешки, но тогаш беше вистинска песна да се слушнат моите другари како во мирен сон гласно грчат. Никогаш порано, дури ни оној прекрасен извик на осматрачот на бродот се е во ред, не ми прозвучил попријатно или поутешно од ова. Меѓутоа бев убеден во едно, а тоа беше дека сите се премногу невнимателни. Случајно сега Силва да им се приближи со своите луѓе веќе не би се разбудиле, ниту па го би го дочекале утрешниот ден. Причината е најдов во тоа дека капетанот лежеше ранет, па одново почнав да се прекорувам себе си што ги напушти во опасност со недоволен број луѓе за стражарење. По тоа време веќе бев стигнал до вратата, па се под исправив. Внатре беше таков мрак што со око ништо не можеше да се разпознае, што се однесува до звукот, грчењето и натаму се слушаше, но освен тоа од времето на време, но освен тоа од време на време и некој поинаков шум, некако подчукнување или клукнување кое ми беше неразбирливо. Полека влегува внатре со испружени раце – Ке си легнам на своето место си мислев насмену, насмевнувајки се и ке уживам во нивното изненадување кога ќе се разбудат. Со стопалото удри во нешто што ме помрдна. Беше тоа нечија нога. Одвај се сврти, мрморејки и продолжи со грчењето. А тогаш наеднаш пискав глас врекна од мракот. Осмаци, осмаци, осмаци! И продолжи така без деф и промена како клопотарење во некоја воденица зелениот папагал на Силва капетанот Флинт. Значи, него сум го слушнал како клука во некое дрво. Тој беше подобар стражар од сите момчиња и го објави моето доаѓање со ова монотоно подпевнување. Нема време ниту да се приберам од изненадувањето. На непрестајното крескање на папагалот момците се разбудија и испоскокаа, а Силва со грда пцовка загрме. Кој доаѓа? Се свртев да бегам, со некој се судрив и брзо се наведнав за да влетам право враце на друг, кој ме зграпчи како со канџи. Запали го факелот, викна Силва, кога успеа да ме фатат. Еден од гусарите истрча до огнот надвор и се врати со факел.